سوره آل عمران و سوره بقره من در ابتدای سوره بقره هم عرض کردم دو تا از بزرگترین سوره های قرآن کریم و دو تا از زیباترین سوره های قرآن کریم که مطالب بسیار زیادی اهم از ایمانیات و عقائد و اعمال و عبادات و همچنین معاملات و امور انتظامی همه در اینها ذکر شده هم در این سوره ها توحید است هم رسالت است هم قیامت است که اصول دین همین ستا هستند هم عرض به خدمت شما که جواب اشکالات یهود و نصارا هست در سوره آل عمران بیشتر اشکالات و بقره بیشتر شبهات یهودی ها جواب داده شد در آل امران بیشتر شبهات مسیحیان نصارا و عرض به خدمت شما هم در اینها بحث هر دو سوره هم بحث جهاد هم بحث انفاق هم بحث احکام که شما خاندید و میخانید هست این دو تا سوره سوره های بسیار با فضیلتی هستند این دو تا سوره را رسول الله صلی الله علیه سلم فرمودن زهراوین اقرا الزهراوین دو تا زهراوین را بخوانید زهره از شکوفه را میگند منظور دو تا نور هستند اینها زهره به معنای دو چیزی که می دو چیزی که دو سوره ای که نور هستند و فرمودند اینها را بخوانید چون اینها هر دو تا روز قیامت میاند یاتیان کانهما غیایتان این هر دو سوره میاین روز قیامت که انهما غیایتان و بینهما شرق گویا اینها دو تا صاحبان هستند در وسط اینها یک نوری هست که اون نور این دو تا صاحبان را از هم فاصله داده جدا کرده یکی بقره است یکی آل امراد و فرمودند او کانهما غمامتان سوداوان یا گویا اینها دو تا ابر سیاه هستند یا فرمودند که انهما زلت من طیر صواف دو مجموعه از پرنده هایی پرنده هایی که یک جماعت از پرنده ها که اونها هم وقتی که بیایند پرهاشون را هم صاف کردند و ردیف و صف بسته که مثل ابر سایه میاندازند لذا اینها روز قیامت بالای سر صاحبشون میایند تجادلان عن صاحبهما تجادلان عن صاحبهما اینها هر دو از صاحب خودشان یعنی کسی که اینها را خانده و کسی که اینها را یاد گرفته از او دفاع می کنند نمی گذارند چنین فردی که با این دو سوره ارتباط داشته و دوستی داشته چنین فردی گرفتار عذاب بشه معاخذه بشه لذا فرمود اقرا الزهراوین این دوتا نعمت درخشان الله عزوجل را همیشه شما بخوانید لذا الله تعالی در این دو سوره بسیار مطالب عمده و زیبایی بیان فرموده که سوره بقره خودش یک علمی هست که خواندی شما و آل عمران همچنین اما به نامش هم توجه بفرمایید آل عمران آل عمران عمران جد حضرت عیسی است پدر حضرت مریم هست از اینجا میفهمیم که چه اندازه دین ما در دین ما وسعت است چه اندازه در دین اسلام دین اسلام از تعصب بدور است ببینید یهود و نصارا اصلا ما را قبول ندارند ولی ما غیر از اینکه همه پیامبران را قبول داریم پیامبران اونها را هم قبول داریم کتابهایشون را هم قبول داریم الان خواندیم که لا نفرق بین احد من رسله غیر از اینکه اونها را قبول داریم به اونها ایمان داریم ببینید چقدر از تعصب بدور هستیم یعنی در اسلام اصلا این مسائل و این تعصبات وجود نداره در قرآن کریم دو تا سوره هست یک سوره به نام بنی اسرائیل هست که بنی اسرائیل همین یهودی ها هستند و یک سوره به نام آل عمران هست که مسیحیان هستند این چی چیزی را میرساند علاوه از این سوره ها به نام انبیاء دیگه هستند سوره به نام ابراهیم است به نام یوسف است اینا آخه جد اونها هستند سوره به نام ابراهیم داریم سوره به نام یوسف داریم سوره به نام یونس داریم سوره های مختلفی که به نام انبیا و ذکر همه این انبیا در قرآن با چه زیبایی آمده همه اجداد اینها هستند پس این میرسانی که اسلام واقعا دین حق است همونطوری که ارز کردم ابتدا ربط این سوره را با گذشته بیان بکنم و بعد در رابطه با شعن نزول این سوره ربط یک ربط اسمی من ابتدای سوره فاتحه و بقره برش عرض کردم ایاک نعبد و ایاک نستعین اونجا چه اقرار کردیم خدایا بغیر از تو کسی را عبادت نمی در سوره بقره خواندیم نسبت به گاو نفرت ایجاد کردند که یعنی نباید گاو را عبادت کرد یهودی ها یک زمانی عبادت کردند هنوز در دلشون مقدس است و اینجا نسبت به حقیقت آلف عمران الله تعالی تلقین فرمایند نه اینکه نفرت ایجاد کنند نه تلقین و الا از آل عمران هم اینجا به نیکی یاد میشه اما نسبت به آل عمران عمران تلقین میفرمایند که آل عمران انسان بودند مشکلات داشتند نیازمندی ها داشتند یعنی در اینجا هم همین مطلب در واقع جا انداخته میشه که بغیر از الله هیچ کسی را حتی بندگان خاصش را مثل آل عمران مثل عیسی مثل مریم زکریا یحیی که مسیحیان همه اینها را عبادت میکنند نباید عبادت بکنیم پس آل عمران را ربن لا نعبد البقرة كما فعل اليهود ولا النصارى كما فعل آل عمران پس این ربط ربط چیه؟ اسمی هست اما ربط معنوی در پایان سوره خواندیم فانصرنا على القوم الكافرين حالا در این سوره معرفی اون کافرین مثل مسیحیانی که انبیا و مقربان الهی را شریک خدا میدانند مشرکین و مسیحیان و آنها را در مصائب فریاد میزنند میخوانند و ربط دیگر اینکه در سوره بقره هم مزامین بسیار زیادی بیان شد از اون مزامین چهار تا مضمون به صورت خاص در آل عمران بیان میشه توحید و رد شبهات نصارا اونجا توحید بود و رد شبهات یهود بود اینجا رد شبهات نصارا دوم رسالت اونجا هم رسالت بیان شد اینجا هم رسالت با رد شبهات نصارا درباره رسالت و سوم جهاد چهارم موضوع انفاق اینها همه در این سوره در اون سوره هم بود در این سوره هم بیان میشه پس خلاصه هر دو سوره یکی هست در ارتباط با شبهات نصارا در این سوره بحث میشه خلاصه اون مباحث را من خدمت شما عرض میکنم اونها چند تا اشکال درباره چی داشتن توحید داشتن یکی این بود که در انجیل کلماتی هست برای عیسی علیه السلام مثل روح الله کلمت الله ابن الله تلفظ شده معلوم میشه که ایشان ارتباط خاصی با خداوند داشتن و ثابت میشه که ایشان نائب خدا بودند لذا عیسی را در مشکلات ما میخوانیم تصرف دارد اختیار دارد فریادش مشکلی ندارد اینجا الله تعالی جواب میده چرا ایشون را میگن روح الله چرا ایشون را میگن کلمت الله پاسخ داده میشه و حاصل این پاسخ ها این هست که او قدرت خدایی نداره جایگاه خدایی نداره جایگاه بنده خدایی داره اشکال دوم این که عیسی علیه السلام مرده را زنده می کرد کورها را بینا می کرد مریض ها مریض های سخت مثل برس را شفا می داد از احوال خانه خبر داشت که خانه چه خوردی چه ذخیره کردی و لذا معلوم میشه که ایشان متصرف هستند مدبر هستند مختار هستند غیبدان هستند همه اینها همین را میرسانند در این صورت جواب میده پاسخ میده که معجزات یعنی چه و الله تعالی به وسیله بیان معجزات عیسی این اشکال را هم جواب میده اشکال سوم اینه که عباراتی از گذشتگان ما داریم که در اون عبارت ثابت میشه که عیسی دستور میداد مرا عبادت کنید مرا فریاد بزنید به همین دلیل اکابر ما ایشان را فریاد میزدند ما هم از ایشان این هم الله تعالی جواب میده که خود عیسی را الله تعالی میپرسه عیسی تو بودی چنین گفتی عیسی علیه السلام چه جواب میده و چارمین اشکال اینه که همیشه به مریم علیه السلام بدون موسم بدون زمان خداوند رزق میداد روزی میداد میوه میوه غیر فصل جلوش بود این هم حکایت از این داره که مریم هم تصرفاتی در ارز کنم که کارخانه الهی داشته اونجا قدرت هایی داشته و می توانست کارهایی بکنند این هم جواب میده که مریم چی گفت به زکریا در جواب این و آخرین اشکال و پنجمین اینه که زکریا علیه السلام در پیری صاحب فرزند شد زنش هم نازا بود خودش هم پیر معلوم میشه هر وقت اینا بخند هر کاری میکنند در اختیارشون هست الله این هم جواب میده که ببینید زکریا کی را فریاد زد چی خواست از الله با چه کلماتی خواست لذا این اشکالاتی در رابطه با توحید هستند و اشکالاتی که در رابطه با رسالت هستند خلاصشون اینجا سه است یکی اینکه اونها میگفتن انبیاء گذشته گوشت شطور نمیخوردند حرام بود چرا ایشون میخورند یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم دوم این بود که همون اشکالی که مال یهودیا بود قبله تمام انبیا بیت المقدس بود شما با اونها فرق دارید این هم جواب میده سومین اشکال اینه که مسلمانان در جنگ احد شکست خوردن هفتاد نفر شهید شد این دلیل بر اینکه اینها بر حق نیستن الله عز وجل این هم پاسخ میده جواب میده علا ای حال بیشتر در این سوره این نوع اشکالاتی که از طرف یهود و از طرف نصارا هستن جواب داده میشه آیات این سوره مبارکه از اول تقریبا تا هشتاد آیه این آیات در جواب وفدی هیئتی از مسیحیان نجران از نصارای نجران که تعدادشون شست نفر بود اینها آمدن برای پرسش و پاسخ برای مناظره خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم که از این شست نفر چهارده نفر از معززینشون بود از سرداران و انسانهای با شخصیت و بزرگ مثلا در رأس اینها عبدالمسیح عاقب بود و یکی دیگر از رؤسای وفود ایهم السید بود و سوم عالم معروف و برجسته اونها ابو حارسه بن علقمه بود اینها از نجران که تقریبا شرق عربستان سعودی هست راهی شدن به مدینه طیبه آمدند چند روز نشستند و با رسول الله صلی الله علیه وسلم در اواخر حیات رسول الله تقریبا سال نهم بود آمدن با رسول الله بحث کردن مناظره کردند و با وجود که شکست خوردن نپذیرفتند آخر آن حضرت صلی الله علیه وسلم دعوت به مباهله داد دعا میکنیم هر کسی که بر باطل هست او نابود بشه اگر غانه نمیشه دعا میکنیم آخر آماده نشدم برای مباهله و گفتم باشه ما جزیه میدهیم به عنوان زمی میمانیم در حکومت شما جزیه میدهیم و تسلیم میشیم تسلیم شدن لذا این آیات در رابطه با اینها هست الله تعالی میفرماید الف لام الله لا اله الا هو الحي القيوم ابتداء ان سوره هم توحيد في العباده الله لا اله الا هو الله هيج معبودي نيس بجزء فقط لایق عبادت او هست دليل اول الحي الزنده زنده و جاوید هست دلیل دوم القیوم دیروز در آیت الکرسی هم معنا اینها را خواندیم که حی همونه که برای همیشه زنده هست ابدی هست سرمدی هست هو الحی الذي لا يموت هست و القیوم یعنی قوام تمام عالم از جمله آسمان زمین انسانها حیوانات همه موجودات به او بستگی دارد تا زمانی که او بخواد میماند هر زمان که او بخواد از بین ببرد از بین میبرد نزل علیک الكتاب این توحید و بعد از توحید الان رسالت نزل علیک الكتاب بالحق کتاب را بر تو به حق نازل فرمود نزله ای نجمن نجمن کم کم نازل فرمود یک جا نازل نفرمود اون انزال است کم کم نازل فرمود به شما بر شما کتاب را به حق نازل فرمود در حالی که مصدقا لما بین یدی این کتاب تصدیق کننده هست به آنچه که آنچه را که قبل از این هستن یعنی کتاب های سماوی دیگر را تورات را انجیل را اون کتاب ها را هم تصدیق میکنه و هم دلیل نقلی از اون کتاب ها هست اشاره به دلیل نقلی یعنی مزامین اینها مثل هم هستند و همچنین الله عزوجل علاوه از این کتاب و انزل و والانجیل من قبل قبل از این الله تعالی تورات و انجیل را نازل فرمود تورات انجیلی که در حالی که هدل للناس تورات انجیل هدایت برای چی هستند؟ برای مردم و انزل الفرقان و همچنین الله نازل فرمود فرقان را فرقان یعنی علاوه از کتاب ها کتاب قرآن را فرستاد تورات را فرستاد انجیل را فرستاد فرقان یعنی معجزات را بر انبیا موسی معجزه داشت عیسی معجزه داشت محمد صلی الله علیه و هم معجزه داره الفرق معجزات را چرا فرقان میگویند المعجزات الفارقه بين الحق والباطل چون حق و باطل را از همدیگه جدا می خب پس الله عزوجل این کتابها را هم فرستاد معجزات را هم با انبیا فرستاد حالا کسی که کتاب را هم میبیند و مطالب کتاب را دقت کند معجزه پیامبر را ببیند باز هم اگر ایمان نیاورد دیگه این انسان بیچاره در ازلش خرابه ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد همانا آنهایی که کفر کردند انکار کردند هم انبیاء الهی را هم کتب الهی را لهم عذاب شدید برای آنان عذاب شدید هست والله عزیز ذو انتقام الله عز وجل عزیز غالب است و داره انتقام است یعنی يعني الله میتواند بگیرد به وقتش هم میگیرد ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء حالا در تتمه این ادعا الله تعالی دلیل عقلی بیان میفرماید که شما مسیر این دلایل عقلی را میفهمید اینجا در این دلایل عقلی چی بیان شده یکی علم کامل بیان شده یکی قدرت کامل بیان شده علم کامل و قدرت کامل دلیل چی چیزی هست الوهیت معبودیت لذا الله می فرماید ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء همانا الله بر او مخفی نیست هیچ چیزی در زمین و نه در آسمان پس علم چیه؟ کامل علم غیب داره کسی دیگه نداره و حالا تصرفش هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء الله آن ذاتی هست که به شما شکل و صورت میده در رحم مادر فی, ال... فی الارحام ای ارحام اماتکم به هر کیفیتی که میخواهد یکی را به یک شکل یکی را به یک شکل اصلا دو نفر را به یک شکل قرار نمیده ولی اینکه دو نفر از یک شکم باشند دو قلو باشند بظاهر هم شکل ولی تفاوت های زیادی هست بله لا اله الا هو العزیز الحکیم این نتیجه این دلیل عقلیه پس به این نتیجه می رسیم که واقعا هیچ معبود به جز او نیست وقتی که علمش هم کامله قدرتش هم کامله پس معبودی بغیر از او نیست او غالب است میتونه ما را مؤاخذه بکنه اما الحکیم اگر مهلت میده بر اساس چیه حکمت است هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات از اینجا جواب شبهات شروع میشه جواب شبهات شروع میشه اولین شبه بر توحید چی بود که چرا کلماتی مثل روح الله و کلمت الله و ابن الله آمده ببین ابن الله هم شاید آمده باشد ابن الله به معنی محبوب خدا مقرب خدا مگر یهودیا نمی گفتن نحن ابناء الله و احباؤه احباؤه چیه تفسیر ابناء الله هست ما فرزندان خدا هستیم یعنی محبوب خدا خونه هم میدونستند پدر و مادر ما کیا هستند ادعایشون این نبود که ما فرزند خدا هستیم ابناء الله یعنی چی؟ احباؤه پس ابن الله به معنی محبوب الله کلمت الله به معنی اینکه مثل دیگه انسان ها با واسطه مادر و پدر خلق نشده واسطه مستقیم چی بوده؟ کلمه کن بوده همه ما سبب خلقت ما کلمه کن الله است اما بظاهر وجود پدر و مادر اما اونجا پدری نبوده اونجا همون کلمه کن بدون پدر کارش را کرده به این خاطر کلمت الله بهش میگند روح الله یعنی بدون وجود پدر الله عزوجل روحی را دستور دادن که به او بدمد لذا این کلمات را میگن کلمات متشابهات هر کسی که دلش کج باشد قرآن میفرماید از اینها به سوی انحراف میره به سوی شرک میره مثل همین مسیحیه هو الذي انزل عليك الكتاب الله آن ذاتی است که نازل کرد بر تو کتاب را منه آیات محکمات بعضی از این کتاب آیاتی دارند آیاتش محکمات هست هن ام الکتاب که او اصل کتاب است آیات محکمات آیات محکمات به چی معنی محکم به معنی صریح المعنا معنیش واضحه روشن است صریح است هیچ خفای توش نیست قبلا هم گفتیم که معلوم المعنى معلوم المراد محکم به چه معنا است معلوم المعنى معلوم المراد هم معناش مشخصه هم مرادم مفهومش معینه پس بعضی از آیاتش محکمات هستن که هن ام الكتاب اصل کتاب اینها هستن و اخر متشابهات اما آیات دیگری هستند که اونها متشابهات هستند مجهول المراد هستند مراد معلوم نیست مثل ید الله ابن الله بنابراین اینها را الله تعالی برای امتحان میفرستد متشابهات را حالا انسان ها به هستند مخاطبین دو قسم هستند فاما الذين في قلوبهم زيغ بعضی گفتن مراد اهل کتاب هستند آنهایی که در دلهای اونها زیغ هست کجی هست کجروی هست شرک هست یعنی تمایل به عبادت غیر الله است فیتبعون ما تشابه منها دنبال می کنند اتباع می کنند آن آیاتی که آیات متشابهات باشند از این کتاب چرا؟ ابتغاء الفتنه مفعول لو است به خاطر طلب کردن فتنه دنبال فتنه هستند دنبال شرک هستند دنبال مذهب خرافی هستند و ابتغاء تأویله و به دنبال چی هستند تأویل غلطی آن هستند تأویل نادرست اما تعويل السهيدة چون فقط خدا ميدانا وما يعلم تأويله الا الله نميدان التأويل اون آيات را يعني محمل أصلي و واقعی را بغير از الله هیچ کس نمیداند اکثر مفسرین و قراء اینجا وقف میکنند یعنی والراسخون فی العلم بعد از این میاد عطف بر لفظ جلاله الله نیست گرچه بعضی میگن عطف است یعنی نمیداند تعویل اونها را الله میداند و کسی که در علم ید طولا داشته باشد رسوخ داشته باشد اما نه اکثر میگن الا الله اینجا چیه وقف است و راسخون بعد از این این واو استینافیه هست عاطفه نیست جمله جدیدی شروع میشه حالا ما بر اساس این ترجمه میکنیم تعویل اینها را محمل درست این آیات متشابهات را نمیدانند به الله اما والراسخون فی العلم چی میگویند اونایی که خیلی عالم هستن اونا چی میگویند والراسخون فی العلم یقولون آمنا به راسخین فی العلم در دین میگویند ما ایمان آوردیم به این آیات متشابهات اجمالا کل من عند ربنا هر یکی از اینها کل یعنی کل من المحکم والمتشابه همه از جانب رب ما هست محکم برای عمل کردن هست متشابه برای امتحان و سکوت هست کل من علم ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب پند حاصل نمی کند از این آیات مگر عاقلان عقل مندان لذا اینهایی که ببینید از اینجا معلوم میشه که این تفسیر صحیح تر است یعنی راسخون فی العلم دنبال تعویل نیستند چون اونایی که دنبال میکنند متشابهات را الله تعالی به اونها چی فرمود فی قلوبهم زیغ فاما الذين في قلوبهم زیغ اما راسخون فی العلم این گونه دعا میکنن ربنا لا تزغ قلوبنا یعنی بار اله در دلهای ما زیغ نیار پس معلوم میشه که اینا در دلهاشون زیغ نیست که دنبال چی باشند متشابهات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا بار اله دلهای ما را کج نفرما بعد از اینکه ما را هدایت فرمودی و هب لنا من لدنک رحمه ببخش به ما از جانب خودت رحمت خاصی انک انت الوهاب این علت است همانا تو بخشاینده هستی تو رحمت ویژه میبخشی تو عنایات خاص میبخشی ربنا انك جامع الناس لیوم لا ريب فی یعنی این راسخون فی العلم این گونه دعا میکنند چون اعتقاد دارن به آخرت ایمان دارن و این گونه اقرار میکنند ربنا انك جامع الناس لیوم لا ریب فی بار اله تو جمع میکنی مردم را برای روزی که هیچ شکی در وقوع اون روز نیست ان الله لا يخلف المیعاد الله تعالی علت را بیان میفرماد چون که الله خلف وعده میفرماد، اون روزی که وعده کرده جمع میکنه جمع میفرماید إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كداب آل فرعون ببینید ارز کردم که این آیات در مواجهه با مسیحیان نازل شدند مسیحیان دلایلی که رسول الله صلی الله علیه وسلم عنوان فرمودند و عرضه کردند به اون دلایل قانع نشدند اونها را نپذیرفتند قبول نکردند و کفر کردند کفرشان بر اساس اناد بود بر اساس زد بود الله تعالی اینجا تخویف دنیوی برای شما میفرماید ان الذين كفروا لن تغنی عنهم اموالهم همانا کسانی که کفر کردند هرگز دفع نمی کند از آنان مالهاشون و نه اولادشون من الله شیعه از عذاب خدا هیچ چیزی و اولئک هم وقود النار و اینها اخگرهای آتش هستند اینها زغالهای روشن آتش هستند و حالت اینها مثل حالت آل فرعون خواهد بود کدعب آل فرعون ای دعبهم کدعب آل فرعون حال اینها مثل حال آل فرعون خواهد بود مسیحیان از سرنوشت فرعون خبر داشتند چون اونها موسی را قبول دارند و دانستند که الله تعالی با فرعون چه معامله ای کرد اینجا گویا وعید هست برای اونها تخویف دنیوی هست که شما هم به همون سر نوشت گرفتار میشید والذین من قبلهم کسانی که قبل از فرعون بودند مثل قوم نوح عاد سمود اونا چکار کردن کذبوا به آیاتنا آیات ما را تکذیب کردند آیاتی که در کتابهای الهی بر انبیا نازل شدند ودر در صحیفه ها یا آیات تکوینی الدال على التوحید تکذیب کردن فأخذهم الله بذنوبهم إن نتیجه تکذیب یعنی يعني ای مسیحیان شما هم تکذیب میکنید مؤاخذه میشید فأخذهم الله بذنوبهم الله نار مؤاخذه کرد بسبب گناهانشان والله شدید العقاب خداوند سخت عذاب دهنده است خب حالا شاید مسیحیان بگند یهود بگه که خب جمعیت شما چیزی نیست در مقابل ما چون جمعیت مسلمانان واقعا اندک بود اون زمان تمام دنیا مسیحیت و یهودیت بود پس مسلمانان محدود و اندک بودن یک مدینه طیبه در دستشون بود الله عزوجل اینجا تخویف بیان میفرماید و اینکه خیلی بوده در گذشته جمعیت های اندک گروه های کوچک بر گروه های بزرگ چی شدند؟ غالب شدند الله می فرماید قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الى جهنم تخویف دنیوی بگو به کسانی که کف کردن یعنی یهود و نصارا مشرکین ستغلبون ان قریب شما مغلوب میشید همه اینها مغلوب شدن یا نه شدند حالا مسیحیان عاقلانه رفتار کردند رو در رو نشدند همین گروه آمد تسلیم شد گفت ما چیکار میکنیم جزیه میدیم گروه دیگر از این مسیحیان بودند در سال نهم تبوک جریان تبوک هرقل اونجا آماده کرد 300 هزار نفر آماده کرد رسول الله با لشکر 30 هزار نفری که جریان تبوک در سوره توبه می آید اونا فرار کردند رو در رو نشدند بعدا در جنگ های رومی ها شکست خوردند اما اونایی که رو در رو شدند سرنوشتشون چه شد مشرکین مکه در بدر در خندق که هم مشرکین بودند هم یهودی ها بودند در فتح مکه حنین و ارز کنم که یهودی ها غزوه بنو نزیر بنو قریزه که بعد از جنگ احزاب شد و خیبر مغلوب شدن یا نشدند همه اینها تارومار شدند این آیات تک به تک این پیشگویی ها بعدا محقق محقق شد قل للذین کفروا بگو به کسانی که کفر کردند چه مشرکین چه یهود چه نصارا ستغلبون ان قریب شما مغلوب میشید در دنیا و تحشرون الى جهنم و شما همه حشر میشید به جهنم به سوی جهنم در آخرت و به سلمهاد جهنم جای استراحت بسیار بدی هست گهواره بدی هست اگر باور ندارید و میگویید که جمعیت مسلمانان کم هست نمونه به شما نشون میدیم قد کان لکم آیتون فی فئتین التقطا همانا برای شما آیه هست نمونه هست نشانی هست در دو تا گروه دو جماعت که التقطا با همدیگه درگیر شدند در روز بدر اشاره به چی است بدر هست فئة تقاتل في سبيل الله گروهی بود که می جنگیدن در راه الله هم رسول الله و اصحابه تمام اصحاب بدر الله می فرمد تقاتل فی سبیل الله تنها رسول الله نیست فئت تقاتل فی سبیل الله گروهی بود که می جنگیدن در راه الله و اخرى گروه دیگر گروه کافری بود که یرونهم مثلیهم رأی العین می دیدن آنها را دو برابر خودشون با دید چشم یرونهم مثلیهم رأی العین دو معنا دارد معنای راجح اینه که مشرکین خودشون را می دیدن یعنی خدا اونا را در از نظر ظاهر هم قوت قلب تا تفرار نکنم بمانند بجنگند می دیدند خودشان را دو برابر مسلمانان در دید ظاهری اما یک معنای دیگری بعضی گفتند که این مرجو است می دیدند مسلمانان را دو برابر خودشون یعنی هنوز جنگ نشده بود در حالی که مسلمانان یک سوم اونها بودن مشرکین سه برابر بودن مسلمانان سیزده نفر بودن اونا 950 نفر تا هزار نفر بودن سه برابر مسلمانان اما به دید ظاهری مسلمانان را دو برابر خودشون میدیدن چون خدا میخواست قبل از جنگ روب و وحشت در دل اونها ایجاد کنه پس به این معنا هم بعضی ذکر کردن که می میدیدن آن مسلمانان را دو برابرشان بعد دیدن چشم خب هلا فئة تقاتل في سبيل الله هم رسول الله وأصحابه وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا عدد أصحاب طالوت سبعة وسبعون رجلا من المهاجرين هفتاد هفنا فالمهاجر مهاجر بودند وكان صاحب رأيتهم علي بن أبي طالب پرچمدار کی بود علي رضي الله تعالى عنه بود و مئتان و ست و دويستو سيوششتا رجلا من الأنصار وكان صاحب رايتهم سعد بن عبادة پرچمدار کی بود؟ سعد بن عباده بود همه اینها بودند وكان فيهم سبعون بعيرا هشتاد تا شتر داشتند وفرسان دو تا اسب داشتند چون برای جنگ نرفته بودند وكان معهم من السلاح ستة ادرع ششتا زراع داشتند ارز کنم السيوف هشت تا شمشیر و بعضی بیشتر میگویند بالاخره منظور مختصر بود اما مشرکین مکه و اخرى کافرة یرونهم مثلهم رأی العین هم مشرکو مکه و کانو تسعمیا و خمسین رجلا 950 نفر بودند رأسهم عطبه ابن عبد شمس عطبه بود پدر خانم ابو سفیان پدر هنده لذا الله میفرماید که این دو گروه با هم روبرو شدند برای شما آیه هست برای شما درس عبرت هست فئت تقاتل فی سبیل الله یک گروهی بود که می جنگی در راه الله وأخرى كافرة وجروه دیگری بود که کافر بود یرونهم مثلیهم میدیدن آنها را دو برابر خودشان به چشم دید مسلمانان مشرکین را دو برابر خودشون میدیدن والله يؤيد بنصره من يشاء اما الله تایید میفرماید کمک میکند با نصرت خودش هر کسی را که بخواد چه کم باشه جمعیتشون چه زیاد ان فی ذلک لعبرت لأولی الابصار همانا در همه ها عبرت است برای عقلمندان واقعا عبرت است درس است چه درسی هست درس اینه که غلبه با اکثریت با کسرت نیست و شکست با قلت هم نیست غلبه با کسرت نیست و شکست با قلت نیست شکست و غلبه با نصرت الله است به دست الله است بل کان ذالک بید الله تعالی نه با کسرت ارتباطی دارد نه با قلت اعتباری دارد نه با اسلحه اعتباری دارد همه به دست الله است پس الله میفرماید چگونه در اون روز الله عز و جل شد. ارز کنم که بعد از این الله تعالی فرماید که زین للناس حب الشهوات حالا چرا اینها شکست خوردند به خاطر اینکه زین للناس حب الشهوات اونها دنبال این چیزا بودند شهوت و زن و اولاد و پول و طلا و نقره و اسب و اینا برایشون اهمیت داشت اما گروه دیگر برای اونها الله اهمیت داشت بعضی میگن این آیات این آیه در رابطه با همین مسیحیان نجران اشاره به یک جریانی هست جریان را دقت بفرمایید آیه را بفهمید اون جریان اینه که وقتی که اینها میخواستن از نجران حرکت بکنن برن به طرف مدینه طیبه با رسول الله مذاکره بکنند همون ابو حارسه که ارز کردم ملای اونها بود آخوند اونها بود مسیحیان اون یک برادری داشت به نام کرز کرز ابن علقمه که این کرز ابن علقمه وقتی میخواست به شطورش سوار بشه و پاش را روی اون پله مخصوصی که مال شطور هست و آویزان هست روی اون گذاشت این پاش لغزید افتاد گفت تعس الابعد یعنی کلمه ناروا و نابجای نسبت به رسول الله فرمود حلاک بعد ابعد یعنی همون کسی که دور هست این ناراحت شد برادرش ابو حارسه ناراحت شد که چرا به پیغمبر خدا چنین گفت حالا خودش داره سوار میشه بره برای مناظره برای مباحثه گفت تعیست امک گفت مادرت طلاق بشه اون گفت که چرا به من میگی گفت تو چرا به او گفتی گفت او مگه دشمن ما نیست گفت نه اون پیغمبر خداست گفت عجب اگر پیغمبر خداست پس شما چرا میرید برای بحث و مباحثه اگر پیغمبر خداست چرا شما بهش ایمان نمیارید گفت ما اگر ایمان, نیا... ایمان بیاوریم اون وقت تمام این پادشاهان و عمراء روم هدایا را برای ما نمیفرستند اینها اصالتا عرب بودند همین ارز کنم که ایهم بود عبدالمسیح بود ابو حارسه بن علقمه بود اینها در شرق عربستان حجاز زندگی میکردن عرب بودند ولی اینا مسیحی شده بودند و شاهان و بزرگان مسیحی مرتب برای اینها چی میفرستادن هدیه میفرستادن گفت که اگر ما ایمان بیاوریم بعدا این هدایا را از این به بعد کی بفرسته برای ما ما به این خاطر ایمان نمی آوریم و الا اون پیغمبر خداست همین مسائل همین مسئله باعث شد که این کرزبن علقمه به فکر فرو برود بعدا ایمان آورد بعدا این مسلمان شد لذا الله عزوجل اینجا بیان میفرماید که اینها که ایمان نمی آورند علتش چیه زین للناس حب الشهوات الى آخره این دنیا هست زرق و برق دنیا هست متاع دنیا هست بعضی شان نزول این آیه همین جریان را بیان کردند الله می فرماید زین للناس حب الشهوات من النساء مزین و آراسته شده برای مردم مانع اون هست از ایمان حب الشهوات محبت با شهوات شهوات و هوای نفس شهوات و هوای نفس که چی چیزهایی باشن من النساء این بیان شهوات است زنها والبنین فرزندان والقناطیر المقنطرته و خزانه های جمع شده خزائنی که اونها را چیکار کردن روی هم انباشته کردن و خزانه درست کردن من الذهب از طلا والفضه النغر والخیل المسومه اسب های نشانی شده ببین اسب ارزش داشت الان هم اسب خیلی ارزش داره اما بعضی اسب ها بودند که این اسب ها خیلی تندرو بودند که هیچ اسبی در تیز رفتاری و تندروی به اونها نمیرسه اونها رو نشانی میکردن اونها قیمتشون ده برابر اسبای دیگه بود 20 برابر بود حالا هم در دنیا مثلا اسب قیمتی دارد من قیمت را نمیدونم چقدر است اما اون اسبای خاص اونا صد برابر بقیه اسبا هستند لذا والخیل المسومت اسبای نشانی شده والانعام چارپایان والحرس کشتزار اینا برایشون مهم است الله می فرماید ذالک متاع الحیات الدنیا این کالای آية زندگی دنیاست والله عنده حسن المآب اما الله عز وجل پیش او انجام خوب است انجام زیبا است عاقبت بسیار زیبا در محضر الله عز وجل است نه در این چیزها قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم این بشارت است الله میفرماید ای بیچاره با این زرق و برق دلت را خوش نکن و از حق نمان از مسیر حق از توحید از عبادت پروردگار عقب نمان من بهتر از اینها بهت میگم سراغ داریم ما بهتر از اینها رهنماییت میکنم قل اعنبئکم بخیر من ذالکم بگو آیا من خبر بدهم به شما بهتر از این اما بهتر از این از این طلا و نقره از این زن و فرزند از این ارز کنم که سواری های مرغوب و چارپایان و باغ ها برای چه کسانی للذین اتقوا برای کسانی که از شرک و کفر و گناهان اجتناب میکنن برای این متقین چی هست در ربشون للذين اتقوا عند ربهم برای آنهایی که متقی هستند نزد پروردگارشان هست جنات تجری من تحتها الانهار باغاتی که جاری هست از زیر قصرهای اون باغات نهرها خالدین فیها همیشه در اون باغات هستند و علاوه از آن و ازواج مطهره و همسرانی برایشان همسران پاکی هست پاک در سیرت و صورت قبلا خندید ورضوان من الله بالاترین جنت جنت روحانی است رضای از جانب الله خدا از اونها راضی میشه اینا بهتر است والله بصیر بالعباد این تلقین اخلاص است الله تعالی نسبت به بندگان خودش خوب بیناست الله تعالی نسبت به بندگان بیناست میداند لذا برای این بندگان چنین جناتی هست اما کدوم بندگان اینایی که این جنات برایشون هست گفتیم متقین هستند اما بیشتر الله تعالی صفاتشون را بیان فرماید ببین این صفات این بدل است یا صفت است برای عباد والله بسین بالعباد عبادی که دارای این جنات هستند سعی کنیم که این صفات احیا بشه که مژده برای دارندگان این صفات است الذين يقولون ربنا اننا آمنا کسانی هستن که میگویند بار الها همانا ما ایمان آوردیم این چیه قبل از دعا توسل بالایمان است ما در بحث توسل انشاءالله میخوانیم که توسل های جایز هم داریم از اون جمله توسل جائز توسل جستن به ایمان و به عمل صالح است ربنا اننا آمنا بار اله ما ایمان آوردیم ما به توید تو ایمان داریم به یگانگی تو ایمان داریم پس خواسته فاغفر لنا ذنوبنا و عذاب النار پس ببخش برای ما گناهان ما را و ما را حفاظت کن از عذاب آتش این دعا را می کنند اما دیگه چه صفاتی دارن صفت اولشون اینه که ربنا اننا آمنا متوسل به ایمان می دوم فغفر لنا مناجات و مغفرت می سوم الصابرین چهارم الصادقین القانتین المنفقین پنجم ششم هفتم هفت صفت بیان شده الصابرین صبر کننده هستند یعنی استقامت می کنند صابر بیانه استقامت صبر صبر در سه چیز صبر بر طاعت و بر ایمان بر ایمان و عمل صالح یعنی استقامت کردن صبر بر ترک گناه بر ترک شرک و کفر و گناه صبر بر ترک معصیت و سوم صبر بر مصیبت اگر مصیبتی آمد هم صبر شکایت نکردن الصابرین والصادقین، صادق هستن لسانا و قلبا و نیتا نیتشون هم صادقه زبانشون هم راسته قلبشون هم راسته والقانتین قانتین یعنی مطیعین کاملا مطیع الله والمنفقين وكسان کسانی خارج که خرج میکنن مالشان را ای إيه المنفقین اموالهم فی سبیل الله و هفتم والمستغفرین بالاسحار در وقت سحر از الله مغفرت می طلبند معلوم میشه که بهترین وقت استغفار وقت سحر است آمرزش طلبیدن وقت سحر است که این نعمت و این دولت شامل چه کسی میشه اون انسان سعادتمند است لذا الله جل فرمود که فریفته این زرق و برق کاذب دنیوی نشوید بلکه به دنبال این زیبایی های آخرت بشید شهد الله انه لا اله الا هو آیت داشته باشید که بعد از این الله عز وجل دلیل عقلی بیان فرمود اونجا تخویف دنیاوی بود که کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرتا باذن الله اگر معنیش اینه که اگر ایمان نیاورید گرفتار عذاب میشید اما بعض هم الله تعالی دلایل عقلی ذکر میفرمایه شهد الله الله خودش گواهی میده گواهی الله کافی هست چه کسی از الله صادقتر از نظر شهادت و من استقم من الله قیلا از سخن الله سخن کی راست داره خدا گواهی میده که انه لا اله الا هو هیچ معبودی نیست به جز او حالا بعضی میگویند که این دلیل از کتب سابقه از دلیل نقلی چون در کتاب های گذشته نگاه بکنید همه جا خدا گواهی گواهی خدا در کتاب خداست در کتاب های گذشته نگاه کنید والملائکه و همچنین ملائکه گواهی میدهند و اولو العلم و اولو العلم هم گواهی میدهند اولو العلم هم دلیل نقلی از علماء گذشته هست از انبیاء گذشته که اولو العلم انبیاء گذشته بودن علماء قائما بالقسط قائما بالقسط متعلق بلفظ جلاله الله شهد الله قائما بالقسط گواهی میدهد الله عز وجل در حالی که قائما بالقسط هست یعنی همواره عدالت می انصاف به انصاف قائم هست بعضی از اهل تفسیر میگه اینجا رد معطله هست یک مذهبی هست به نام معطله اونها معتقدن که قائل به وجود خدا هستن میگه همه چیز را خدا پیدا کرد بعد از اینکه پیدا کرد خداوند عزوجل خودش تعطیل دیگه بعد از اون به چیزهای دیگه سپرد حالا تاثیر مال اشیاء دیگه هست الله تعالی میفرمه نه بعد از اینکه الله تعالی خلق کرد قائما بالقسط همه عدل و عدالت را در دنیا او هست که قائم میکند لا إله إلا هو العزيز الحكيم هيش معبود بجزء نيست اون ذاتي هست كي غالب هست وكارهايش کارهایش همراه با ان الدين عند الله الاسلام پس ببینید بعد از اینکه توحید اثبات شد حالا تنها دینی که به این توحید امر میکند به یک تاپرستی امر میکند تنها دین دین اسلام است بنابراین حالا در همه ادیان دیگه شرک است نه بنابراین دین مقبول دین مرضی عند الله الاسلام است ان الدین عند الله الاسلام ببین اصلا معنای اسلام چیه اسلام به معنای تسلیم شدن یعنی مسلم به کسی میگن که کاملا تسلیم خداست بالخصوص در بیان عقائد المسلم معناه المخلص لله عبادته عبادتش خالص برای خدا برای کسی دیگه نیست عبادتش همینو میخوانیم قل ان صلاتی و نسکی و ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين مسلم هم ان صلاتي همينه نوع فقط براي خدا باشد بس اسلام يعني اخلاص اسلام يعني عبادت فقط براي خدا بس ببینید قبل از این خداوند دعوت توحید داد الان ربطش را شما بگید که قبلا دعوت توحید بعدا به دین اسلام ربطش همینه که تنها مذهبی تنها دینی که در اون لا اله الا هو هست اون دین دین اسلام است بقیه ادیان بودند چرا بقیه انبیا بودند و انبیا برای همین فرستاده شدند اما پیروانشان بعدا چیکار کردند به انحراف رفتند اونا گفتن عزیر فرزند خداست اینا گفتن مسیح فرزند خداست به جای خدا سه خداست پس اسلام و اخلاص از بین رفت انبیا تمام دینشون چی بود دینشون اسلام بود ما خواندیم که ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام فرزندان خودشون را به چی وصیت کردن به اسلام یعنی عبادت را خالص برای الله انجام بدی پس معنای اصلی اسلام اخلاص فی العبادت است یعنی همون توحید بنابراین تنها دینی که الان بر این توحید است اسلام هست و متاسفانه یهود سعی کردن در اسلام هم شرک را ترویج بدهند ان الدین عند الله الاسلام همانا دین مرزی نزد الله اسلام هست و همین دین مال همه انبیا است خب وقتی که مال همه انبیا است اختلاف را چه کسی انداخت چرا انداخت کی انداخت و مختلف الذین اوتوا الكتاب <coughs> الا من بعد ما جاءهم البینات من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم اختلاف نکردند کسانی که کتاب داده شدن یعنی اهل علم الا من بعد ما جاءهم العلم مگر بعد از اینکه علم پیش آنها آمد یعنی اختلاف را دیده دانسته انداختند اهل علم انداختند کی من بعد ما جاءهم العلم چرا بغیا بینهم بخاطر حسادت بین آنها و بین دعات توحید ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب هر کسی کف کند نسبت به آیات الهی همانا الله زود حساب گیرنده است ببینید با این ان الدین عند الله الاسلام رد میشه نظر کسانی که معتقد به وحدت ادیان هستند وحدت ادیانی وجود ندارد دین مرزی پیش خدا اسلام است اونها در زمانی که پیامبرانشان آمدن دینشون بر حق بود اما بعدا دین را دیروز خدمت شما عرض کردم که در سال 325 میلادی مسیحیت کنفرانسی تشکیل دادن همه علما جمع شدن بحث کردن روی عقیده مشترک آخر همه به نتیجه رسیدن که تسلیس عقیده اصلی ما هست و تصویب کردن سه خدا داشتن عقیده اصلی ما است پس اونها الان دین درستی ندارند دین اونها دین شرکی هست دین اونها دین کفری هست کسی اگر دنبال حق هست و دنبال واقعیت هست ان الدین عند الله الاسلام دین مرزی دین پسندیده نزد الله عزوجل اسلام هست لذا اگر با شما باز هم ای پیامبر من ای نبی من اگر باز هم با شما جر و بحث کنند فان که اگر با شما محاجه کنند اختلاف کنند جر و بحث کنند فقل اسلمت وجهی لله و من اتبعن بگو من تسلیم کردم خودم را در عقیده و عمل تسلیم خداوند هستم و من اتبعا هر کسی که پیرو من هست متبع من هست اونها هم تسلیمه اسلم تو ارز کردم از اسلام است اسلام یعنی چه؟ یعنی اخلاص یعنی همه کار من ایمان من عقیده من نماز من قربانی من حیات من ممات من همه برای الله لا شریک له در این همه هیچ شریکی برای او نیست و بذلك امرت انا اول المسلمین این معنی اسلام است فقل اسلمت وجهی لله و من اتبعن و بعد از این که اعلام کردی مذهبت را اهل کتاب را هم دعوت بده و قل للذین اوتوا الكتاب والامیین بگو به کسانی که کتاب داده شدن چه یهودیان چه نصرانیان و همچنین به امیین یعنی مشرکین مکه هم بگو اسلمتم یعنی این استفهام طلبی هست یعنی شما هم اسلام بیارید اسلمتم یعنی آیا شما هم اعتقادا و عملا تسلیم خدا هستید بشید اونها دعوت بده فین اسلمو اگر تسلیم شدن اونها هم اسلام آوردن مثل شما خالصتا برای الله فقد احتده همانا اونها چی شدن هدایت اما و اگر سر باز زدند از قبول اسلام و اصرار کردن بر کفر فان تولوا عن قبول الاسلام و على الكفر بس برای تو ضرری نیست فانما عليك البلاغ تو وظیفه شما بلاغ هست پیام رسانی است بیشتر خودت را ناراحت نکن نگران نباش پیام خدا را به اونها رسانیدی والله بصیر بالعباد الله عزوجل نسبت به چنین بندگان خوب بیناست اونایی که شرک میکنند اونایی که اسلام ندارند بلکه برای غیر خدا عبادت میکنند بصیر هست به اونها هم، به هم، بر اساس اعمال خداوند اونها را به کیفر اعمالشان میرساند در ادامه مباحث سوره مبارکه آل عمران سرزنش هست زجر هست بر نصارا که نصارا از همون نسل یهود بودند بنی اسرائیلی بودند الله تعالی بعد از اینکه بعضی از شبهات اونها را و اشکالات اونها را پاسخ دادند در این بخش سرزنش میفرمند اونها را بر کفر گذشته اونها آبا و اجداد اونها قتل انبیای اونها بناحق. منظور اینه که شما اگر امروز انکار میکنید کفر میکنید این انکار و کفر شما جدید نیست حتی پدران شما تا حد شهادت انبیا و از بین بردن انبیا پیش رفتند ان الذين يكفرون بآيات الله همانا انهاي كه كفر میکنن بآيات الهي ويقتلون النبيين بغير حق والنبيين را مرض اول انها كفر بآيات الله است مرض دوم انها قتل انبياء است انبیاء را بغير حق ميكشتند بنا حق ميكشتند گاهی از این کلمه این شبهه وارد میشه که مگر قتل به حق هم داریم برای انبیا بعضی گفتن این قید قید اتفاقی هست اتفاقا نمیتور ذکر شده اما بعضی از اهل تفسیر میگن نه این معنادار هست یقتلون النبیین بغیر حق فی زعمهم یعنی بر اساس زعم خود اونها بر اساس اعتقاد خود اونها هم به غیر حق بود حالا گاهی انسان یک کاری میکنه به گمان خودش داره کار درست انجام میده اما در واقع غلطه اما گاهی خودش هم میدونه که غلطه داره انجام میدم حالا قتل انبیاء به ناحق بود اما بر اساس اعتقاد خود اونها هم به ناحق بود اونها هم میدونستن که ما کار و جنایت بزرگی میکنیم ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ونتنها انبياء تنها انبیا را میکشتند امر بانصاف انصاف امر بانصاف يعني امر بتوحيد از بقیه مردم لذا این افراد این گروه ها را فبشرهم بعذاب علیم مجده بده خوشخبری بده بشارت بده برای عذاب دردناک و الله تعالی می فرمه به سبب کفر و شرک به سبب این جنایت ها اگر اندک عمل خوبی هم داشتن ضایع شده اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین اعمال اینها تباه و برباد شده اعمال صالحه اونها مثل صدقه سل رحمی بوده در دنیا و آخرت یعنی اعمال اونها هیچ ثمره در دنیا هم برای اونها نخواهد داشت و هیچ در آخرت هم برای اونها نخواهد داشت و ما لهم من ناصر برای اونها هیچ نوع یاورانی نخواهند بود نفی شفاعت است اگر خدا به اونها را هلاک بکند خدا عذاب بیارد هیچ کسی نمیتونه برای اونها سفارش بکنه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم باز هم الله عز وجل همین قوم را سرزنش می فرماید همین گروه را سرزنش می فرماید که کتاب داده شدن اولا که اینها کتاب را تحریف کردن دستکاری کردند اما وقتی که فرا خانده می شوند بسوی کتاب و بسوی عمل به کتاب تا که خدای عزوجل بین اینها فیصله بکند باز هم گروهی از اینها هستند که اعراض کند حالا جریان چیه مطلق هست لازم نیست که به جریان خاصی اشاره بشه قبلا مثلا یهودی ها یهودی های خیبر یک مرد و زن دوچار گرفتار زنا شدند آمدند اونها چون که در تورات حکم زنا سنگسار بود رجم بود اونها میخواستن تخفیف بیاد فکر میکردن که در همه احکام قرآن تخفیف است این یکی هم تخفیف است گفتن که ما بریم پیش پیامبر مسلمانان اونجا هرچی او فیصله کرد چون اونها از اشراف بودن نخواستن که سنگسارشون بکنن خدمت رسول الله وقتی که آمد رسول الله پرسید که در تورات شما چی هست اونا گفتن در تورات ما چهره اون شخص را سیاه میکنند و تشهیرش میکنند تو شهر میگردانند بدنامیش را آن حضرت از طریق وحی با خبر شده بود که این دستور تورات نیست گفتم بیارید تورات را بخونید فردی از ملاهای اونها بود به نام عبدالله ابن سوریا او تورات را آورد بخوند عبدالله ابن سلام اینجا حضور داشت آیه رجم را نخاند عبدالله ابن سلام نشاندهی کرد گفت که چرا این آیه را نمیخوانی که در رابطه با رجم است لذا آن حضرت دستور داد که شما به همون دستور تورات که حکم اسلام هم همین عمل کنید چنانچه رجم انجام گرفت حالا بعضی معتقدن که اشاره به این جریان است اما این یک جریانی هست که معنای آیه این هست که تورات را که کتاب الله هست تورات را از بین بردن تحریف کردن همون بخشی که مانده همون اندکی که مانده به همون هم عمل نمی کنند و همچنین انجیل انجیل کتاب خداست و انجیل را تحریف کردن دستکاری کردن دیروز در رابطه با نسخه های انجیل هم خدمت شما عرض کردم اما همون بخش اندکی که مانده که در اون اشاره به ایمان به یاور هست رسول الله صلی الله علیه و سلم هست به اون عمل نمی کنند لذا الله عز و جل اینها را سرزنش میفرماید زجر بیان میفرماید برای اینها که اینها در روز قیامت الله میفرماید رسوا میشوند الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب آیا دیدی آنهایی را که بخشی از کتاب داده شدند یعنی بقیه کتاب را تحریف کردند یدعون الى کتاب الله فرا خوانده می شوند به سوی کتاب خدا یعنی تورات و انجیل لیحکم بینهم تا همون کتاب فیصله کند اما بر اساس فیصله همون کتاب هم اینا استن ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون سپس روگردانی میکند اعراض میکند گروهی از اونها در حالی که اعراض کننده هستند چرا ببینید چی چیزی اینها را فریب داده اگر انسان از خدا بترسد خب انسان اصلاح میشه اما گاهی افرادی را فریب میدهند و اونها گرفتار این غرور هستند که میگویند ما چون فلان زاده هستیم پیغمبر زاده هستیم آقا زاده هستیم لذا آتش جهنم ما را نمی سوزاند پشت ما گرمه همه انبیا هستند کجا میذارن ما را که به جهنم بریم لذا هر بلا نسبت غلطی بکنند فکر میکنند هیچی برایشون هیچ اتفاق پیش نمیاد همون اعتقاد و باوری که ارز کردم امروز در مسیحیت هست مسیحیت امروز همین میگه چون عیسی علیه السلام کفاره گناهان همه مسیحیان شده و به خاطر کفار گناهان همه به دار زده شده لذا هر کسی که مسیحی بود باشد و نسبتی با عیسی داشته باشد اون هر اشتباهی میکند در دنیا او گرفتار نمیشه و در بعضی از اهل خرافات از مسلمانان هم شبیه این عقاید و تفکرات وجود دارد این تفکرات بدترین نوع تفکرات است که مانع هدایت انسان میشه و الا اگر انسان بترسد و پشتش بر حسب و نسبش نباشد انسان از عاقبتش بترسد حتما راهکاری برای نجات خودش پیدا می کند علت این تولی اینها علت اعراض اینها چیه؟ همین خرافات است همین دیدگاه غلط هست که به اینها تزریق شده الله می فرماید ذالک بانهم قالوا لن تمسنا النار این به سبب این است که آنها گفتند هرگز به ما آتش نمیرسد الا ایام معدودات مگر ایام معدودات ایام معدودات بعض میگن سبعت ایام بعض میگن اربعین یوم مدت آبائهم عبادتهم العجل همون مدت چل روز این یکی از خرافات است چه چیزی اونها را فریب داده و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون در دین اونها را فریب داده اون چیزی که افترا میگویند یعنی افتراعات اونها تحریفات اونها دستکاری در دین این اونها را فریب داده بعد این انسان را فریب بده و از ارز کردم این نوع خرافات گاهی در میان ما هم ایجاد میشه مثلا میگویند فلان نسبت فلان بیعت فلان پشت فلان سلسله اگر با فلان سلسله رفت داشته باشی بیعت بکنی یا ارز کنم که پشت پشتت اونها باشن هر کاری میکنی بعد از اون پشتت گرمه یعنی انسان را گویا تشویق به گناه میکنند یا کسی میگفت که اگر هر اندازه که شما هر کاری میکنید در همین ایام خاص عشق بریزید برای ابا عبدالله همین باعث میشه که بالاخره تمام گناهان شما شستشو بشه پاک بشه اینو نوع مسائل خطرناک است یعنی انسان را بر گناه جری می کند می گفتند که ما هر کاری بکنیم ولو اینکه به نبی خاتم ایمان نیاوریم برای ما هیچ ضرر نیست اگر ما به جهنم بریم هم چند روز خاص و غرهم فی دینهم الله فرماید چه چیزی اینها را فریب داد ما کانو یفترون افتراعاتی که اونها درست کردند تحریفاتی که اونها ایجاد کردند و این ضرر تحریف است الله تعالی تخویف اخروی بیان می میفرماید چه حالت زاری خواهند داشت چقدر رسوا و شرمسار خواهند بود روزی که ما جمع میکنیم اونها را و در محضر همون انبیا همون آبا و اجدادشون اونها را به کیفر اعمالشان میرسانیم <clears throat> فكيف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فيه چگونه خواهد بود احوال اونها این استفهام تحویل است چه حالت زاری خواهند داشت وقتی که ما آنها را جمع میکنیم برای روزی که هیچ شکی در وقوع آن روز نیست و وفیت کل نفس ما کسبت به کمال داده میشه هر نفسی آنچه که کسب کرده هر نفسی بر اساس نسبش بر اساس پشتش بر اساس فلانش نه بر اساس کسبش و عمل کردش بهش داده میشه و هم لا یظلمون آنها هیچ ظلم نمیشوند ذره بر اونها ظلم نمیشه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء اینجا الله عزوجل به صورت مناجات که به ما دستور دادن مناجات بکنیم و اینگونه بگوییم خیلی از سوالات و شبهات را هم جواب دادند حالا این شبهات چی بود بعضی از اهل تفسیر میگویند که این در رابطه با همین جواب ابو حارسه بن علقمه بود که شما خواندید قبل از وقفه که برادرش کرز گفت که وقتی که محمد پیامبر خداست و تو برای اون ناراحتی که من چنین جمله دربارش گفتم خب چرا ایمان نمیاری اون گفت که اگر ما ایمان بیاریم پادشاهان را چکار بکنیم این تمام ملوک همیشه هدایا برای ما میفرستند و ما را از خودشون دارند اون وقت این راه راه هدایا و راه بالاخره مادیات و منافع ما بسته میشه اینجا الله عز جل فرمود که مالک الملک الله هست شما به یک ملک مجازی به اینها دل بستید و بعضی میگن که مطلقا در رابطه با یکی از عقاید خرافی هست که در گذشته مردم داشتند و هنوز هم بعضی ها دارند معتقد بودند که هر پادشاه این اعتقاد در ایران باستان هم بود در هندوستان هم بود مولانا پالمپوری نوشته و اهل حتی بعضی از کشورهای آسیایی اروپایی هم همین اعتقاد را داشت مثلا اهل ژاپن همین عقیده را دارن که پادشاه از خانواده خداست و پادشاه مورد عنایت خاص پروردگار است هر کسی که با پادشاه باشد او نجات مییابد در مسیر پادشاه و در گذشته پادشاهان را بالاخره منصوب از طرف خدا میدانستند و همونطور که خیلی از اهل خرافات معتقدند اولیاء الله تصرفاتی دارند اونها اعتقاد داشتند که پادشاهان زیر سایه پادشاه بزرگ تصرفات و اختیاراتی دارند به همین خاطر خیلی پس پادشاهان بودند مثل پادشاه مصر یعنی فرعون پادشاه عراق مثل نمرود مردم را میگفتم ما را عبادت کنین مردم با همین دیدگاه اونها را عبادت میکردم که خدا بخشی از ملک را به اینها سپرده لذا بخشی از هدایت از عبادت هم اختصاص به اینها دارد همون اعتقادی که درباره آلیه باطل مشرکین دارند لذا الله عزوجل میفرماید اینهایی که پادشاهی دارن پادشاهیشون عارضی هست من به یکی میدم از یکی میگیرم یکی را بر تخت می نشانم یکی را سرنگون میکنم مالک الملک یعنی ملک حقیقی الله است الملک الحقیقی المتصرف بما شاء كيف شاء إيجادا و إحياء وإماتة تعذيبا اصابتا یکی را به وجود میاد یکی را از بین میبره یکی را زنده میکنه یکی را میمیراند به یکی نفع میرسانه به یکی ضرر این فقط خداست کسی دیگه از انسان ها این تصرف را ندارد قل اللهم بگو بار الها ای اللهی که مالک الملک مالک حقیقی ملک تمام ملک هستی تمام پادشاهی هستید پادشاهی دنیا و آخرت زمین و آسمان و این تشریح مالک الملک مالک الملک یعنی مالک حقیقی پادشاه یا پادشاه پادشاهان که در فارسی بهش میگن شاهنشاه تو هستی تو تل ملک من تشا میدهی ملک و پادشاهی را به هر کسی که بخواهی و تنزع الملک من من تشا میگیری پادشاهی را از هر کسی که بخواهی و بعضی میگوین اینجا چون عمدهترین اعتراض یهود و نصارا هر دو بنی اسرائیلی هستند عمدهترین اعتراض و اشکال اونها این بود که تمام پیامبران از نسل اسرائیل بنی اسرائیل این یکی چرا از دیگری باشه اینم باید از همون باشد اینجا اشاره الله تعالی می فرماید که تؤت الملک من و تنزع الملک من من بعضی از اهل تفسیر نشتن فانت ان شئت تنزعه من, من یهود و تعطیه محمد صلی الله علیه وسلم اون جواب همه این هاست همه این ارز کنم دیدگاه های غلطی که مردم داشتن تنزع الملک ممن تشاء میگیری پادشاهی را ملک را از هر کسی که بخواهی و تعز من تشاء و تذل من تشاء عزت دی هر کسی را که بخواهی ذلیل کنی هر کسی را که بخواهی بیدک خیر تمام خیر به دست تو هست خیر را ذکر کرده شر هم خود به خود مفهوم است یعنی خیر و شر به دست تو هست انک علا کل شیء قدیر تو بر هر چیزی قادر هستی همه کار به دست تو هست طول لیل فی النهار و جن نهار فی اللیل شب را داخل میکنی در شب در روز روز را در شب که دو مفهوم قبلا گفتم گرچه خلاصش اینه که یعنی متصرف در همه عالم و در شب و روز هم تو هستی داخل کردن یکی معنیش اینه که روز هست میبینیم که شب داخل شد و روشنی روز را میزداید از بین میبره تمام جا تاریکی بس شب هست روز داخل میشه یعنی یکی بعد از دیگری آمدن روز شب و روز یا اینکه کوتاه شدن و طولانی شدن شب و روز از ساعت شب میگیره به روز میده روز بلند میشه شب کوتاه میشه گاهی برعکس در فصول مختلف تولج الليل فی النهار وتولج النهار في و وتخرج الحي من و وتخرج المیت من الحي حی را از میت بیرون میکنی میت را از حی صورت های زیادی هست برای این مثل اینکه تخرج الحی من المیت حی همین انسان است میت اون نطفه بیجان است یک قطره بیجان است هیچ نوع حیاتی توش نیست چه انسان حی ازش پیدا میشه یا اینکه مثلا کالفرخ من البیز اون جوجه را از تخم تخم مرغ چطور خارج می کند یا اینکه مسلمان را از کافر ابراهیم من آذر و برعکس از بیز دجاجه را و از کافر از مؤمن کافر را از نوح کنعان را یا از انسان منی را یا اینکه بالاخره از نسل بعضی این رفت میدم به رسالت چون بحث یهود و نصاراست نه اشکال اونها را عرض کردم حالا از پدرانی مثل انبیا فرزندانی مثل یهود و نصارا که همه کافر و مشرک هستند و از پدرانی مثل مشرکین فرزندی مثل محمد صلی الله علیه و سلم که علم بردار توحید است همه اینها میتونه مصداق آیه باشه بهتر است که به معنای عام بکنیم شامل همه بشه و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب هر کسی را که بغیر حساب بخیر رزق میدی چه رزق مادی چه رزق معنوی که چی باشد دین ایمان باشد لذا وقتی که ثابت شد که یهود و نصارا دشمنیشون به خاطر چی هست به خاطر رسالت هست به خاطر پیامبری رسول الله صلی الله علیه و سلم هست به این دلیل ایمان نمی آورند که این پیامبر موعود که در کتاب اونها هم بهش وعده داده شده از نسل اونها نیست از قوم و فامیل اونها نیست به این خاطر کفر میکنه لذا شما مؤمنین هم با این یهود و نصارا به هیچ وجه دوستی و موالات داشته نباشید لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین این آیه با توجه به این ربطی که ارز کردم میشه مثل اون آیه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض اما شما با اونها دوست نشید و اقسام دوستی را قبلا خدمت شما عرض کردم موالات مطلقا جایز نیست مواسات یعنی همدردی موالات همون سمیمیت دوستی قلبی مواسات و همدردی جایز هست اما با اهل حرب جایز نیست با غیر اهل حرب میشه همدردی کرد با کفار با مشرکین به عیادتشون رفت مریض هستند اگر مردند به اولیایشون تسلیت اگر مشکل مالی دارن رسیدگی کرد جایز است با غیر اهل حرب مدارات خوشخلقی در زمانی که منفعتی باشد یا دفع خطر باشد جایزه منفعت مثلا ایمان اونها مد نظر باشه اون وقت با اونها مدارات با اونها کمک بشه اینها درست است معاملات هم همین شرایط را دارد در بعضی صورت ها معاملات جایزه که حربی نباشند و اگر حربی باشند ناجایز است لذا الله می فرماید لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين نگیرن مؤمنین کافرین را دوست بغیر از مؤمنین و من یفعل ذلك فلیس من الله فی شیء هر کسی این کار را بکند نصف من الله یعنی فی دین الله من فی شيء هیچ جایگاهی ندارد الا ان تتقو منهم تقا مگر بترسید از اونها ترسی این بیان مدارات است وقتی که اندیشه از خطر اونها باشد میتونید ظاهرا با اونها مدارات کنید این جواز مدارات است و الله نفسه اصل الله شما را بیم مده از ذاتش که نافرمانی خدا را نکنید خوف خدا باشد و الی الله المسیر چون مرجع فقط به سوی الله است بازگشت فقط به سوی الله است اما اگر در همین باب دوستی و موالات کسی میگه من ظاهرا دوستم اما در قلبش چیزی دیگه هست هم الله میداند الله عزوجل از ظاهر و باطن شما خبر دارد قل ان تخفوا ما فی صدورکم بگو اگر مخفی کنید آنچه که در دلهای شماست او تبدوه یا ظاهر کنید یعلمه الله چه شما پنهان بکنید چه ظاهر الله میداند نه تنها از دل شما و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض میداند آنچه که در آسمان و زمین تمام ذرات از تمام گوشه ها خبر دارد والله علی کل شیء قدیر به هر چیزی الله قادر است لذا قدرتش هم کامله علمش هم کامله از او نمیتونی چیزی را مخفی کنی <clears throat> یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا تخویف اخروی این که خدا میداند کی برای شما ظاهر میکنه که ای بنده تو مخفیانه دوستی داشتی یا علنی داشتی یوم تجد روزی که میابد هر نفسی ما عملت من خیر محضره آنچه که عمل انجام داده از هر خیر و نیکی اون را حاضر میبیند و ما عملت من سو آنچه که بد عمل کرده خراب عمل کرده اون را هم حاضر میبیند ببینید این در رابطه با کسیه که هم خوب عمل کرده هم بد عمل کرده یعنی هم نیکی داشته هم بدی داشته الله در رابطه با این انسان میگوید تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا هم نیکی دارد هم بدی دارد این انسان دوست دارد کاش بین او و بین آنچه که عمل کرده بینها یعنی بین نفس و بینه و بین ما عملت بعضی میگن نه بین آن روز بین خودش و بین آن روز امدم بعیده کاش فاصله خیلی زیاد کاش به اون روز نمی رسید ببینید این در رابطه با کسی هست که عرض کردم هم من خیر محضره دارد و ما عملت من سو هم دارد وای به حال اون کسی که هیچ خیری ندارد و همش من سو دارد اون تکلیف میشه الله نجات بده و یحذرکم الله نفسه الله شما را این آیات را بیان میفرمد چون از ذات شما را بیم میده میترسن بترسید از خدا و امر خدا را به جا بیاورید از نهی خدا دوری کنید والله رؤوف بالعباد این علتی یحذرکم الله چرا خدا شما رو میترسن چون خدا نسبت به بندگانش خیلی رعفت داره خیلی مهربان است اینکه نکته نکته را پیشا پیش به شما اعلام میکند این بر میگردد به رعفت الهی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی قبلا خدمت شما هم بر ان الدین عند الله الاسلام عرض کردم که ما چیزی به نام وحدت ادیان نداریم چرا وحدت دین هست یعنی همه بیایند به یک دین به دین توحیدی و دین توحیدی دین اسلام است دینی که در اون همه چیز برای خدا برای غیر خدا نیست لذا حالا اینجا الله تعالی می فرماید چونکه یهودی ها مسیحیان چی می گفتند نحن ابناء الله وأحباؤه مي قفتن لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى توري واني مود که از ما به خدا نزدیکتر هيج كسي نيست وما ما دوستدار خدا هستیم الله میفرماید نه دوستدار من كسي هست كي از پیامبر من اتباع كنت قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اگر شما خدا را دوست دارید پس من, من محمد را اتباع کنید در اون صورت شما میشید محبوب خدا شما میشید احباء خدا یحببکم الله یعنی شما از محبیت به چی میرسید؟ به محبوبیت میرسید حالا افتخار برای مثلا یک مؤمن که خدا را دوست داشته باشه این میشه مؤمن ببخشی محب چی میشه محب اما بعد از این که خداوند میفرماید که پیامبر من را اتباع بکنه اتباع که بکند از محبیت به چه جایگاه میرسه میشه محبوب خدا و خیلی جایگاه و درجهش و این درجه با اتباع رسول الله حاصل میشه لذا الله می فرماید فتبعونی یحببکم الله اون وقت يحببكم الله الله شمارة دوس دارت ترتقوا من المحبية إلى المحبوبية ويغفر لكم ذنوبكم وقتی که دوست خدا باشید الله می بخشد بعد گناهان شما را این علت است والله غفور الرحیم الله بخشاینده و مهربان است قل اطیع الله والرسول بگو اطاعت کنید الله و رسول را بعضی میگه این تفصیل فتبعونی هست چطور من محمد را اطاعت بکن اتباع بکنید اطاعت کنید خدا و رسول را اما بعضی میگن که نه این دو چیز جداگانه هست و این صحیح تر معلوم میشه ببینید فرق اتباع و اطاعت چیه اتباع در اعمال است و اطاعت در اقوال است اتباع در چیه؟ در اعمال یعنی سنت فعلی سنت فعلی رسول الله صلی الله علیه وسلم چگونه نماز خانده چگونه حج کرده چگونه روزه گرفته شکل و شمائلش صورتش لباسش در همه آنچه که رسول الله انجام داده عمل کردن اونها اسمش هست اتباع وقتی که رسول الله فرمود این کار را بکن این کار را بکن اقوال این را گفتی چشم و عمل کردی این میشه اطاعت متوجه شدید پس اتباع یعنی پیروی در افعال و اطاعت یعنی بجا اقوال اوامر پس هم اتباع کنید هم اطاعت کنید این فرق اتباع قل اطیع الله والرسول بگو اطاعت کنید ببین هیچ جا اتباع الله نیامده اطاعت الله آمده اما اتباع رسول الله آمده چرا؟ چون لقد کان لکن فی رسول الله اسوه حسنه اون الگو هست لذا او اتباع کنید قل اطیع الله والرسول بگو اطاعت کنید الله را و رسول را فان تولوا لذا شما اگر اگر میخوای محبوب خدا اگر ادعا میکنید حالا زمانش هست که پیغمبر خدا را اطاعت کنید فان تولوا اگر شما اعراض کنید پس اون وقت از اطاعت خدا و رسول اون وقت هستید کافر یعنی به پیغمبر من ایمان نیاورید فان الله لا يحب الكافرين ببین مقام می طلبت که باشد فان الله لا يحبكم اگر اعراض کردید خدا شما را دوست ندارد ولی نفرمون لا يحبكم زمیر نیاورد اسم ظاهر آورد وضع الظاهر موضع المزمر برای چه هدفی هست برای بیان اینکه اعراض اعراض اگر کردید میشید کافر کفر اونها را الله میخواد چی بکنه ظاهر بکند فان تولوا فان الله لا يحب کافری. پس هر کسی که از رسول الله اطاعت نکرد و گفت که من به همون دین خودم میمانم وحدت ادیانی در کار نیست اون کافره فان الله لا يحب الكافرین ان الله اصطفى آدم و نوحا وآل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ببین این دلیل دیگری هست بر توحید و همچنین جواب شبهات اونها است اونها می گفتن که نصارای نجران بالخصوص در رابطه با عیسی علیه السلام غلوف می کردن می گفتن که ابن الله هست چون پدر ندارد و می گفتن که اله هست الله عزوجل می فرماید که عیسی علیه صلات و السلام نه تنها عیسی همه پیامبران اینها اولاد دیگه هستند نسل هم دیگه هستند ذریه بشر هستند و برای اونها احوال و اطوار مختلف می آید لذا نه تنها عیسی آدم حالا عیسی اگر بدون پدر پیدا شد آدم بدون پدر و مادر اگر عیسی را شما میگویید که پدرش خداست پس آدم پدر و مادرش خداست علیه بالله حالی که الله تعالی بندگان خودش را مختلف خلق می کند الله می فرماید ان الله اصطفى چرا اینا برگزیدگان خدا هست الله اینها را برگزیده انبیا و اصفیاء الهی هستند ان الله اصطفى همانا الله عزوجل برگزید آدم را نوح را آل ابراهیم آل ابراهیم تمام فرزندان ابراهیم و آل عمران آل عمران بعضی میگن موسی چون موسی هم مادرش پدرش کی بود عمران بود موسی ابن عمران اما بعضی میگن که آل عمران منظور عیسی هست و این درستره چون روی سخن با مسیحیان است و آل عمران را یعنی سیده مریم هست عیسی علیه صلات و السلام اینها را برگزید علی العالمین بر عالمین زمان خودشان اما اینها هیچ کدوم از اینها فرزند خدا نیست نه کسی دختر خداست نه کسی پسر خداست ذریتا بعضها من بعض این نفی الوهیت است اینها اولاد هستن بعضی از بعضی یکی اولاد ابراهیم است یکی فرزند نوح است یکی فرزند امران است مریم فرزند عمران است عیسی فرزند مریم است والله سمیع علیم الله عز وجل هست که هر همه همه اقوال را میشنود و همه احوال را میداند حالا ببین از اینجا داستان ولادت عیسی علیه السلام شروع میشه که این داستان ولادت کامل داستان نفی الوهیت است نفی ابنیت است و ارز کنم که نفی تمام ادعاهای الوهیت یا جز الوهیت یا ابنیت و نووت همه اینها را الله تعالی رد می فرماید و حقیقت را بیان فرماید حالا نتیجه را ما آخر می گیریم از اینجا داستان شروع میشه الله فرماید اذ قالت امرأة عمران زمانی که همسر عمران گفت همسر عمران اسمش را الله بهتر میداند در احادیث در ببخشید روایت های تفسیری آمده حنا بود اسمش او گفت دعا کرد مناجات کرد الله جل مناجاتش را ذکر می عمران یکی از صالحین بود در بیت المقدس در مسجد الاقصا جز مجاوران بود که الله جل برایش حادثه مرگ را آورد و زنش باردار بود این زن گفت که فرزندش هم معلوم میشه که به نام هارون بود که بعدا به مریم گفتن یا اخت هارون این زن صالحه بود و وقتی که شوهرش فوت کرد نظر کرد به این امید بود که پسری در شکم دارد این را نظر میکنه وقف میکنه برای عبادت خدای عزوجل به مسجد لذا اذ قالت امرأت عمران زمانی که گفت زن عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی بار الها من نظر کردم برای شما آنچه که در شکمم هست برای تو لکه لعبادتی کن که این دیگه کاروبار دنیوی داشته نباشه وقف برای عبادت تو محررن آزاد برای عبادت فتقبل منی سبحان الله وقتی که یک زن عابده و مخلصه با اخلاص چیزی را برای خدا وقف بکند برای خدا نظر بکند و الله بپذیرت قبول بکند الله تعالی چطور رشدش میده و چه نتیجه مطلوب ازش به دست میآید این گفت که خدا من این نظر کردم فتقبل منی إنك أنت السميع العلیم علت همانا سمی فقط تو هستی دانا فقط تو هستی این را نظر کرد الله می فرماید فلما وضعتها وقتی که آن نفس را یا حبل را حمله را حبل را وز کرد قالت رب انی وضعتها انثى با حسرت گفت بار اله من این را مؤنث واز کردم یعنی دختر وز کردم الله تعالی فرماید الله بهتر میدانست والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى نیست پسر از ذکر الف عهدی است کدوم پسر اون پسری که این امرأت عمران در ذهنش داشت مثل این دختری که الله بهش داد چون هدفی که الله عزوجل در نظر داشت این بود که از این فرزندی متولد بشه که اون فرزند بدون پدر متولد بشه تا الله عزوجل یکی از آیاتش را به اهل زمین نشان بده خو خب اگر این پسر می بود اون هدف برآورده نمی شد پس مثل اون انسایی که الله مد نظر داشت این ذکری که اون در ذهنش داشت هیچ وقت نیست لذا باوجود این گفت و اینی سمیتها مریم این امرت عمران یا محنا گفت بار اله من این را نامگذاری کردم مریم مریم میگویم معنیش هست عابدت الله عبادت کننده الله و اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم همین مستحب است برای هر مادری که وقتی الله به اون اولادی میده فرزندی میده اون را از شر شیطان به پناه رحمان در بیاورد الله پناه میده الله بهترین ملجا و مأوا بهترین پناهگاه است ببین چطور پناهش داد و انی اعیدها بک من پناه میدهم این را و ذریتها و اولاد این را یعنی در پناه تو قرار میدهم من الشیطان الرجیم از شیطان رانده شده پس هم اخلاص هم دعا و مناجات هم تعوض و پناه بردن همه اینها وقتی که با اخلاص باشه الله قبول میکنه و نتیجه اخلاص رب ببین الله میفرماید فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا پس قبول کرد آن را ربش با قبولیت بسیار زیبایی خیلی زیبا قبولش کرد و انبتها نباتا حسنا و رشد داد الله اون را رشد داد در بسیار زیبایی حالا منظور از رشد دادن چی بود بعض میگن منظور تربیت جسمانی هست یعنی از نظر جسمی خیلی زود بزرگ شد هنوز بچه بود ولی الله عزوجل به او عقل و دانایی و فراست انسانهای بزرگ میداد لذا بعضی میگن که رشد جسمانی هست بعضی میگن رشد ایمانی و معنوی هست عرض کردم که در بچه در بچگی فقط تقلید بلده که پدر چی کار می کند مادر چی کار می کند نماز میخواند، خاند اونم نماز می کار نادرستی انجام میده بچه هم نمیداند خیر و شر را فقط مقلد معز است اما این در همین بچگی الله تعالی بهش فهم و عقل بسیار بالایی داده بود که الله جل را با خلوص طاعت و عبادت میکرد پس این رشد معنوی شد فانبتها و انبتها نباتا حسنا الله تعالى ان را رشد داد رشد بسیار خوبی و کفلها زکریا اما زمان تحویلش وقتی رسید منظور اینه که زود زمان تحویل به بیت المقدس فرا رسید و کفلها زکریا اون را زکریا تحت تکفل قرار داد زکریا میشد به اصطلاح دایش چون خاله مریم در عقد آه، حضرت زکریا بود لذا گویا زکریا باجناق امران بود پس این حقدارتر بود که خاله مریم در خانه اش بود اما زکریا هم او را تربیت میکرد تربیت معنوی و همیشه او را تشویق میکرد برای عبادت برای مناجات و گاه گاهی به او سر میزد یک هر یکی از اونها اتاقکی برای عبادت داشت محرابی داشت یه حجره ای داشت به اصطلاح که در اون مشغول عبادت اینا شب روز کارشون عبادت بود کلما دخل علیها زکریا المحراب هرگاه داخل میشد بر آن زکریا در اون خلوتگاه در اون حجره در اون عبادتگاه وجد عندها رزقا میدید پیش او انواع رزق و روزی انواع خوراکی ها میوه بدون فصل قال یا مریم انا لکی هازه مریم این از کجا برد کی اینا را آورد خب زکریا میدید که چیزهایی هست که هیچ جای دیگه پیدا نمیشه قالت هو من عند الله این جواب شبه هست اگر مریم بدون موسم غذا و میوه داشت این لطف الله بود پس به جای عبادت مریم بپرداز به عبادت اللهی که مریم را چنین نشو نمایی داد یکی از شبهات همین بود نه که مریم بدون موسم میوه داشت معلوم میشه متصرف بود الله میفرماد مریم چی گفت قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب ما رزق میده هر یکی را بغیر حساب شاه عبدالقادر رحمه الله اینجا ترجمه کرده بدون قیاس یعنی اگر به قیاس نگاه بکنیم هر میوه در فصلش هر چیزی در وقتش اما خداوند بدون قیاس و بدون اون محاسبه خاص میداد زکریا علیه و السلام وقتی که این کرامت را دید یه چیزی خارق العاده وقتی که از پیامبری صادر بشه میشه معجزه غیر پیامبر که سیده مریم غیر پیامبر بود و امه صدیقه صدیقه بود پس وقتی که از غیر پیامبر صادر بشه این هست کرامه کرامت این کرامت هست کرامت اولیاء در قرآن مجید هم هست اینجا کرامت مریم را شما میخوانید در سوره کهف کرامت اصحاب کهف را میخوانید پس الله عزوجل به غیر انبیاء هم کرامات میبخشد این کرم پروردگار است وقتی که اینو دید حضرت زکریا گفت که پس پروردگاری که در چنین شرایطی به بنده خاص خودش میوه میده پس حتما به بنده خودش میوه زندگی هم میده میوه زندگی چیه؟ اولاد پس خدا قادر است به من فرزند بده اینجا بود که زکریا علیه صلات و السلام از الله مطالبه کرد هنالک دعا زکریا ربا این هم جواب شبهه دیگر که ابتدای سوره عرض کردم اونها گفتن زکریا در این سن که زنش هم نازا بود خودش هم پیر بود وقتی خاص صاحب فرزند شد نه وقتی الله خواست او از الله خواست و دعا کرد این که که است که هر وقتی که چیزی بخواند از الله میخواند تو چرا زکریا میخواهی تو هم از همون الله بخواه که زکریا از او خواست هنالك دعا زكريا ربه اینجا بود که فریاد زد زکریا ربش را با این کلمات قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه بار الها ببخش به من از جانب خودت نسل پاکیزه ای اولاد پاکیزه ای یعنی نیک کردار باش انك سمیع الدعاء همانا فقط توی شنونده دعاها اجابت کننده و شنونده هر فریاد و هر دعا پس به من هم ببخش فنادته الملائکه اجابت الهی است فنادته الملائکه پس ملائکه او را ندا کردند صدا زدند و هو قائم یصلی فی المحراب در حالی که اون ایستاده بود نماز خواند در محراب این در حجره معلوم میشه که انبیا همه نماز داشتند نماز مخصوص ما نیست در قرآن وقتی که نگاه میکنیم ذکر نماز انبیاء الهی هست اینجا ذکر نماز زکریا هست یسلی فی المحراب در رابطه با قوم موسی بنی اسرائیل هست که وجعلوا بیوتکم قبله و اقیموا الصلاه اونها هم نماز داشتند حضرت شعیب قال اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا این نمازی که میخوانیم حضرت شعیب نماز داشت هر یکی از این پیامبران نماز داشتن واسجدی ورکعی مع الراکعین به مریم گفته میشه پس نماز در های در همه امم بود الا خیلی از احکام هستند که مثلا در دیگران نبود مخصوص ما هستند اما بعضی ها مثل نماز که مظهر عبدیت بنده هست این در همه ادیان وجود داشته حضرت آدم من عرض کردم حضرت آدم اولین کسی بود که خانه کعبه را بنا کرد بعدا ابراهیم علیه السلام بنا کرد و هو قائم یسلی فی المحراب نماز میخواند فرشته آمد بشارت داد ان الله يبشرك بيحيى همانا الله عز وجل تو را مجده میده یعنی نامش را هم خدا در آسمان ها گذاشت در حالی که مصدقا بكلمه من الله اون تصدیق کننده است یعنی یحیی بازوی راست عیسی است تصدیق کننده یک کلمه ای هست که اون کلمه از جانب الله است به عیسی علیه و سلام چی گفته میشه کلمت الله و علتش را هم عرض کردم که وجد به کلمت کن بدون توسط سبب عادی همه ما با کلمه کن الله پیدا شدیم تا زمانی که الله دستور نده هیچ زنی باردار نمیشه خیلی از زنها هستند که صادر نشده برای اونها دستور اونها بی پس تا زمانی که الله دستور نده نمیشه همه کلمه با کلمه الله پیدا شد اما بقیه یک سبب ظاهری دارند عیسی اون سبب ظاهری را حتی نداشت بقیه سبب ظاهریشون چیه؟ آمیختگی از کنم که زن و شوهر هست اما در مریم این چیز نبود به این خاطر مصدقا بکلمت من الله تصدیق کننده کلمه ای هست که اون کلمه از جانب الله است یعنی عیسی و سیدا اوصاف یحیی زکریا علیه صلات و السلام چی خواست ذریتا طیبه حالا همون پاکیزگی زگیره الله عزوجل اعلام می فرماید توسط فرشته که هم مصدق هست مؤید پیامبری از خودش هم پیامبر است و هم بالاخره بازوی راست پیامبر دیگه هست و سیدن و آغاست مرجع هست و حسورن و حسور هست حسور چند معنا داره حسور یک معناش به معنای اون مردی که مردانگی ندارد هم میاد یعنی مردی که قادر به جماع نیست ضعف داره از نظر جسمی به اون حسور هم میگویند حسور به اون کسی که نفس خودش را از لذات بدور میدارد هم میگویند اینجا به همین معنا است یعنی این پاک دامن هست نفسش را از لذات و از شهوات حفظ می کند و نبی من الصالحین چارم اینکه نبی هست از صالحین من الصالحین قبلا خدمت شما عرض کرده بودم که صلاح یک درجه است در انبیا که از نظر درجه فضیلت بر خیلی ها برتر است حالا زکریا وقتی که دید دعا اجابت شد کیفیت را مطالبه میکنه بحث شک نیست کیفیت را از الله میخواد به چه کیفیت خواهد بود خداوند تغییری در ما ایجاد میکند جوانی به ما میده یا دستور دیگر صادر میفرماید لذا سراسیمه هست برای اینکه زودتر اجرایی و عملی بشه قال رب انا یکون لی غلام گفت بار الها به چه کیفیتی خواهد بود برای من پسری قد بلغنی الكبر و امرأتی عاقر در حالی که به من پیری رسیده و زنم نازاست زنم نازاست عقیمه الله تعالی جواب داد قال كذلك كذلك به همین صورت طور که زنت نازاست نیاز نیست به زنی دیگر که بری ازدواج کنی نیاز نیست خودت جوان بشی همین پیری الله یفعل ما یشاء الله آن چیزی که بخواد انجام میده الله تعالی قدرت به شما داره نشان میده بعد مطالبه میکنه علامتی از خدا میخواد قال رب اجعل لي آیه بار الها برای من یه علامتی مشخص کن قال آیتك الا تكلم الناس ثلاثه ایام الله فرمود که نشانی تو این هست که کلام نمی فرمایی با مردم تا سه روز مگر با اشاره یعنی کلام نمیتونی بکنی قادر به کلام نیستی فقط میتونی خدا را یاد کنی یعنی با خدا کلام داشته باشی با مردم نه میتونی تسبیح و تحلیل داشته باشی تسبیح و تحمید به همین خاطر میفرماید که صبح و شام رب را یاد کن ولی با مردم نمیتونی صحبت کنی این علامتی بود که الله جل برایش بیان کرد از قرآن طور معلوم میشه علامه پالمپوری رحمت الله علیه نوشته که از تورات که از انجیل ببخشید از انجیل چون ایشون مطالعه داره انجیل را میفرماد که از مطالعه از مطالعه انجیل اینطور معلوم میشه که خداوند سرزنش کرد او را اتاب کرد یعنی دهنت بسته میشه گویا یک نوع تنبیه بود در کن اشتباه است این برداشت را که از انجیل میکنند کسانی که تغییر دادن عبارت انجیل را این برداشت ایجاد شده علامت تحریف است علامت تغییر است از قرآن معلوم میشه که الله عزوجل به صورت عتاب اینا نفرمودند بلکه به عنوان یک علامت و آیه الله تعالی این را فرمودند پس سخن نمیگویی با مردم سه روز مگر با اشاره قادر به سخن گفتن نیستی واذكر ربك اما وقتی که زبانت بسته میشه در با در رابطه با گفتگو کردن با مردم ببین زبانت را از ذکر و یاد الله نبند وذکر ربک کثیرا ربت را زیاد یاد کن سبحان الله پیامبران که معصوم هستند و مستقیم به بهشت میروند اونها را الله عزوجل دستور میده به کثرت ذکر پس من شما بالاخره که باشیم که در ذکر کوتاهی بکنیم واذکر ربک کثیرا ربت را زیاد یاد کن و سبح بالعشی والابکار و تسبیح بگو با زبان صبح و شام یعنی علی الدوام همیشه بالاخره این مجده زکریا بود که الله عزوجل به او فرزندی عطا فرمود اما داستان مریم را و ولادت مریم را و وقف مریم برای عبادت خواندیم حالا میرسیم به ولادت عیسی ارز کردم کل این داستان نشان دهنده این هست که مریم هم بنده خدا بود عابده خدا بود عیسی هم بنده خدا فرزند خدا نیست عبد خدا رسول خدا و الله عزوجل او را خلق فرمود وإذ قالت الملائكة يا مريم وقتی که ملائکه گفتن ای مریم ان الله اصطفاك وطهرك الله ترى انتخاب کرده و خداوند شما را از افعال زشت پاک کرده عابده الله بود ولیه بود کارهای ناشایستی هرگز از او صادر نمیشه واصطفاك علی نساء العالمین و شما الله عز وجل برگزیده بر نساء عالمین بر زنان تمام عالم البته عالمین عالمی زمانهم مثل و انی فضلتکم علی العالمین حالا بهترین زن کی هست الله بهتر میداند در رابطه با پنج نفر از زنها سخن است در تفاسیر و هر یکی یکی را افضل میداند در این رابطه علما اختلاف دارند یکی دوتا تا از امتهای پیشین هستند یکی مریم علیه السلام که الله میفرماید واستفاک علی نسائل عالمین یکی آسیه بنت مزاحم که همسر فرعون بود و الله عز و جل در او درباره او هم بیان فرموده که امرأت فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين و بعد از اون اسم مریم را آورده این دوتا سوم خدیجه رضی الله تعالی عنها که اولین همسر رسول الله است و تمام فرزندان رسول الله از او هستند و زنی بود که بعد از وفاتش به سالها رسول الله از او بنیکی یاد میکرد که بقیه زنها میگویند که ما غبطه میخوردیم و چهارم فاطمه رضی الله تعالی عنها که فاطمه تو سیدت و اهل الجنه آمده و پنجم عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها که خدیجه و عایشه جز و ازواجه امهاتم هستن جز امهات مؤمنین هست ولی عایشه فضائل دیگری داره که بقیه زنها ندارند که انشاءالله در سوره نور بیان میشه الله عزوجل تنها زنی که در دستور دادن البته نکاح زینب هم از طریق وحی اما دستور دادن به جبرائیل که به رسول الله بگوید با عایشه ازدواج کند و عایشه تنها زن رسول الله که دختر بود و تنها زن از زنان رسول الله صلی الله علیه و سلم که بیشترین روایات حدیث و به تعبیر دیگر بیشترین بخشهای از دین توسط ایشون به امت رسیده بعد از ابو بالاترین روایت ها از عایشه و عایشه زنی که رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که از دنیا رفت در ارز کنم که بغل عایشه بود و در گود عایشه بود و روح رسول الله در چنین حالتی پرواز کرد و عایشه تنها زنی که رسول الله وقتی که از این دنیا رفتن در حجره عایشه دفن شد گویا حجره عایشه تکی از بهشت است ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض جنه و عایشه صدیقه دختر افضل این امت دختر صدیق و چندین روایت دیگه ما داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره عایشه میگه لذا همه این زنها افضل هستن بعضی میگن عایشه افضل است با توجه به این فضل بعضی میگن فاطمه افضل است با توجه به فاطمه تو سیدت و نساء الجنه بعضی میگن خدیجه هست که هم مادر فاطمه است هم بزرگتر عایشه هست هم بالاخره معروف هست حالا بین عایشه و فاطمه رضی الله تعالی عنهما که فاطمه بالاخره به اون فضائلی که رسول الله در رابطه با ایشون فرموده بود ام ابیها هست بطول هست سیدت و نسای اهل الجنت هست اینها را به عنوان افتخارات میگفتند و عایشه میگفت که هر کسی در بهشت با شوهر خودش خواهد بود یعنی افتخار بزرگ اینه که من با رسول الله خواهم بود لذا نگاه میکنیم از جهات های مختلفی از یک جهت یکی افضل است از جهت دیگه یکی دیگه افضل است لذا همه اینها افضل هستند دو تا پس از امتهای قبلی آمده در قرآن ذکرشون و سه تا از این امت اما اینکه از همه بهتر کی هست به صورت قط نمیتونیم بگیم همه اینها فضائلی دارند یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین ای مریم تابع ربت باش و سجده کن برای ربت ورکعی مع الراکعین رکو کن با رکو کنندگان اینا فرایز مریم هستند پس کسی که وظایف و فرایزش این باشد اون معبود نمیتونه باشه اون عابده هست اون معبوده نیست چیه؟ عابده هست این دفع شبهات یهود است و در وسط هنوز بحث ادامه داره اما در وسط جمله معترضه هست برای صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبری که امی هست نسبت به امتهای گذشته نه تاریخی هیچی نخونده همه اینها را با این دقت و با این درستی بیان میفرماید چه چیزی میتونه داشته باشه چه دلیلی به غیر از وحی الهی پس معلوم میشه که پیامبر خداست ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک این از اخبار غیب است که ما وحی میکنیم به سوی شما و ما کنت لدیهم نبودی ای محمد صلی الله علیه و سلم شما پیش اونها حالا ببین این جزئیات تا این اندازه که برای تکفل مریم با هم اختلاف کردن که چه کسی متکفل بشه آخر گفتم بیا قرکشی میکنیم چه قره کشی قلم میاندازیم تو جو هر کسی که قلمش نیش به اصطلاح برعکس رفت به سمت مسیر آب نرفت خلاف مسیر آب رفت تکفل با او هست و نی زکریا قلم زکریا انجور شد لذا اینا را رسول الله از کجا میداند تو اونجا نبودی و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم نبودی تو پیش اونها زمانی که اونها می انداختن هایشان را که کدام یک از اونها کفالت کنند مریم را و ما کنت لدیهم اذ یختصمون نبودی تو پیش آنها وقتی که اونها با هم جر و بحث میکردن درباره این کفالت لذا معلوم میشه که تو پیامبر خدا هستی این دلیل نبوت تو هست خب تتمه کلام ملائکه ملائکه گفتن ای مریم خدا تو را برگزیده اذ قالت الملائکه زمانی که گفتم ملائکه یا مریم ای مریم ان الله يبشرك بکلمت من همانا الله عز وجل تو را مجده میده بشارت میده با کلمه که این کلمه از جانب الله خواهد بود یعنی الله کلمه میگوید و از اون انسانی پیدا میشه و مجده میده که اون انسان از وجود تو میاد اسمه المسیح عیسی ابن مریم نام او چی هست؟ مسیح هست مسیح چون که با مسح او با مسح او الله عزوجل چه معجزاتی را ظاهر میکند ببینید عزیزان که واقعا دین اسلام دین اعتدال است عیسی مسیح است همه قبول داره همه ادیان قبول دارند ولی یهودی میگه العیاذ بالله مسیح ظلالت است همونطور که ما در رابطه با دجال معتقدیم که اون مسیح ضلالت است نه روز قیامت قرب قیامت میاد و او هم یه سری استدراجاتی دارد خیلی چیزها را دست میدنه طبق مرادش میشه ولی او را ما میگیم مسیح زلالت یهود به عیسی میگه مسیح زلالت یعنی الیاذ بالله میگن چون دجال در ارز کنم که تعلیمات اونها و کتابهای اونها هم آمده در رابطه با دجال میگن اون همین عیسی مسیح است به سیدنا عیسی میگن مسیح زلالت و بیچاره مسیحیان خودشون میگن مسیح الوهیت یعنی جایگاه الوهیت داره اما مسلمان اعتدال داره نه مثل یهودی افراط میکنه یا تفرید میکنه و نه مثل مسیحی افراد میکنه که به جایگاه الوهیت قرار بده نه او را فرزند حرام میگوید نه او را اله میگوید بلکه میگوید که بنده خداست رسول خداست این مسیح بودن از معجزاتش است حالا قرآن بر اساس این سخن میفرماید اسمه المسیح عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم نه عیسی ابن الله عرض کردم هر جا که اسم عیسی میاد در قرآن ابن مریم همراهش است هیچ پیامبری بهش اسم پدرش نیست موسی ابن عمران نیست ابراهیم ابن آذر نیست اما این یکی هر جا عیسی میاد ابن مریم ابن مریم همین عیسی ابن مریم خودش همین کلمه گفتن هم یهود را رد می هم نصارا را رد می کند چون که یهود می گفتند ابن الزنا علیه بالله نصارا می گفتند که ابن الله الله می فرمند نه فرزند زنا نه فرزند الله عیسی ابن مریم وجیهم فی الدنیا والآخره برگزیده است منتخب است در دنیا و آخرت هم در دنیا الله را برگزید و هم در آخرت و من المقربین از مقربین هست از مقربین درباره الله هست و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین با مردم سخن میگوید هم در گهواره هم در پیری و الصالحین است اینا همه صفات این فرزند تو هست ای مریم حالا ببینید و یکلم الناس چند تا اینجا ارز کنم که بشارت بود اولی وجیه هست فی الدنیا دومی در آخرت هم وجیه هست سومی من المقربین چهارمی و یکلم الناس پنجمی و من الصالحین حالا در گهواره صحبت کردن این ارز کنم که معجزه هست بچه های چند تا بچه انگشت شمار بعضی میگن سه تا بودن در حدیث آمده سه تا در بعضی روایت ها چهار تا قرطبی تفسیر قرطبی که هفت تا ذکر کرده که هفت تا بچه بودن که در گهواره صحبت کردند یکی سیدنا عیسی گفته یکی اون بچه ای که بر اساس یک روایت برای پاکی یوسف گواهی داد سوم اون بچه ای که برای اون راهب گواهی داد چند تا بچه آورده که اینها در گهواره صحبت کردند روایت های زیادی آورده قرطبی لذا این یکی را قرآن ذکر کند و یکلمون ناس فی المهدی اما و کهلم این چه ارز کنم که موجزهی ای هست و چه کمالی هست بقیه ما پیرمردها هم در پیرمردی صحبت میکنیم در پیری صحبت میکنیم در سن بالا و کهلن چه فضیلتی هست علما میگویند که به دلیل این است که عیسی علیه و السلام که از دنیا رفت شد پیر نبود جوان بود سن کهولت بعد از چهل است بعد از چهل کم کم انسان پا میذارد به کهولت و سن بالایی کهولت یعنی سن بالا تا چهل انسان جوان جوان است لذا عیسی علیه صلات و السلام در سن سی و سی سالگی بر اکساس اکثر روایت ها به آسمان رفت شد و به آسمان برده شد پس در دنیا پیری را ندید در پیری صحبت می کند اشاره به این هست که دوباره به زمین بر می گردد دوباره به زمین بر می گردد روایت های متواتری داریم در رکوی بعد انشاءالله روی این صحبت میکنیم حالا نمیدونیم امروز میرسیم یا فردا انشاءالله که اونجا ما روایت داریم سیدنا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که یوشک ان ینزل فیکم ابن مریم مقسطا عادلا او کما قال نبی صلی الله علیه و سلم که فرمود که یکسر الصلیب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه عیسی ابن مریم قرب قیامت دوباره نزول می کند پس این کهلن اشاره به چیش هست به نزولش هست اونطور که در روایت ها میاد بعد از این که برگردد 24 سال دیگر در زمین میماند لذا در اینجا هم امام رازی نوشته هم امام علامه آلوسی نوشته در تفسیر کبیر در روح المانی عبارتی هست من سری میخوانم و علما ما ذکر فی سن الكهوله یراد تکلیمه کهلا تکلیمه لهم کذالک بعد نزوله من السما بعد از اینکه از آسمان بیاد و بلوغه ذلك السن یعنی به سن کهولت میرسد بنان علی ما ذهب الیه سعید بن المسید که از تابعین هست وزيد بن أسلم وغيرهما أنه عليه السلام رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وسلاسين سنه ميغان إيسا بأسمان بردشت سيوس سالي بود وأنه سينزل الى الارض ويبقى حيا فيها فيها 24 سنه كما رواه ابن جرير بسند صحيح بس الله می فرماید که در پیری صحبت میکنه به این معنا و من الصالحین در میان انبیا دارای درجه هست دارای رتبه هست به این معنی هست اما استعجاب مریم شگفتی مریم که خدایا چگونه من فرزند میتونم داشته باشم در حالی که هیچ بشری به من دست نزده نه از طریق جائز و نه از طریق ناجائز دست زدن از طریق جائز میشه ازدواج و ناجائز علیه بالله میشه زنا قالت رب انا یکون لی ولد مریم گفت بار الها به چه کیفیتی به چه صورتی برای من فرزندی میشه ولم یمسسنی بشر بشر به من دست نزده نجائز نه ناجائز معنیش اینه که چطور فرزندی های دستور میرسه که باید بره ازدواج کنه قال کذالک همینطور بدون مس بشر الله يخلق ما يشاء الله خلق می فرماید هر چی که بخواد الله می میخواد عجائب قدرت خودش را نشان بدهد اذا قضا امرا هرگاه الله فیصله امری بکند فانما یقول له کن فیکون جزی نیست که بهش میگه کن به وجود بیاد اون به وجود میاد پس به وجود می آید پس به این صورت بدون ازدواج بدون مس بشر الله بهت عنایت میکنه و یعلمه الكتاب والحکمت والتوراة والانجيل الله به او کتاب می آموزد و حکمت می کتاب و حکمت بعضی میگویند مراد از کتاب کتاب های دیگری آسمانی مراد هستند و حکمت یعنی فهم و دانایی دانش و همچنین تورات و انجیل اما اکثر علما میگن مراد از کتاب قرآن است و مراد از حکمت احادیث رسول الله است این هم اشاره به نزول عیسی است که عیسی وقتی که بیاید چه نیازی است که قرآن را عیسی بیاموزد چون عیسی وقتی که بیاید بر شریعت محمد صلی الله علیه و سلم عمل می کند بر شریعت رسول الله عمل می کند پس الله عزوجل به او حالا کجا میره درس میخانه قبلا ما گفتیم انبیا از انسان ها معلم ندارن معلم اونها الله تعالی است خود الله به او یاد میده همه چیز را به او میآموزد پس الله به او کتاب قرآن می آموزد و حکمت یعنی فهم کتاب سنت حدیث وحی غیر مطلوبی که بر رسول الله آمد چون وقتی میخواد بیاد در این امت در آخر الزمان و ناصر دین رسول الله باشد لازمش اینه که با کتاب و شریعت رسول الله کاملا آشنایی داشته باشد و تورات و تورات از اینجا خیلی ها نوشتن که معلوم میشه عیسی علیه و السلام خودش بر دین موسی بود چون که خداوند به او علم تورات داده بود تنها مصدق تورات نیست علم تورات را الله بهش داده بود چون که انجیل آمد مقداری در تورات چکار کرد؟ تغییرات ایجاد کرد ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم معنیش اینه که شریعت همون شریعته بعضی چیزها را که قبلا به خاطر عملکرد سوء خود شما حرام شدند اونا را الله به من دستور داده که الان تخفیف بدم اونا را چی بکنم حلال پس الله به او حکمت و تورات و انجیل میاموزد و رسولا الى بنی اسرائیل اینجا دفع همه شبهات است برای بنی اسرائیل به عنوان معبود نیست به عنوان پیامبر است و رسولا الى بنی اسرائیل و فرستاده به سوی بنی اسرائیل خواهد بود ببین به طرف بنی اسرائیل نه به طرف ناس کلهم بس دین موسی علیه السلام هم برای بنی اسرائیل است دین عیسی هم برای بنی اسرائیل بعثت عیسی هم برای بنی اسرائیل است و عیسی علیه السلام را که دینش عالمی شد و برای همه انسانهای دیگر رساندند این کار کار پولس بود قبلا خدمت شما عرض کردم یه مرد یهودی که آمد و در دین عیسی هم تحریف ایجاد کرد و به دیگران هم اصل عیسی علیه السلام مبعوث شده بود برای بنی اسرائیل و اذ قال عیسی ابن مریم دیروز خانده یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم اینجا هم هست و رسولا الى بنی اسرائیل و فرستاده هست عیسی بسوی بنی اسرائیل با این پیام که انی ای به انی ای بنی اسرائیل من فرستاده شدم من آمدم پیش شما به آیت من ربکم همراه با آیه, آیه از جانب ربی ربم رب شما من یعنی هرچی میگم صادقم و این آیات من تصدیق میکنن معجزات پس معجزات برای تایید پیامبر هستند که رسول خداست معجزه برای این نیست که پیامبر را خدایی را برای پیغمبر ثابت بکنه بیچاره هم مسیحیان فریب خوردند یکی دیگر از اشکالاتشون همینه که اونها میگن چطور عیسی کور را بینا میکرد برس را شفا میداد مرده را زنده می کرد از مجسمه پرنده درست می کرد خبر میداد تو خونه هایتون چی دارید معلوم میشه خداست اینا کارهای خدا هستند اینجا ما میخوانیم که همه را الله میفهم به اذن الله اینها آیه بودن برای حقانیت و صداقت رسول الله اما همه اینها چی بودن به اذن الله جواب این شبهه اینجا آمد ای مردم ای بنی اسرائیل من آوردم برای شما آیه آوردم نشانی آوردم برای چی برای رسول بودنم برای رسالتم نه برای الوهیتم اینا دلیل الوهیت نیستن اینا دلیل رسول بودن هستن بقیه انبیا هم داشتن رسول الله صلی الله علیه وسلم بقیه عرض کردم بقیه معجزه داشتن در زمین رسول الله در آسمان ماه را نصف کرد با اشارش هیچ پیامبری این معجزه بزرگ را نداشته لذا انی اخلق لكم من الطین من خلق میکنم درست میکنم برای شما از گل که هیئت طیر مثل هیئت پرنده یعنی شکل پرنده را درست میکنم فانفخ فی دم میکنم در آن میدمم در او فیکون طیرا باذن الله اون پرنده میشه به اذن الله لا به اذنی منش اینه اون به اذن الله میشه من دخیل نیستم و ابرئ الاکمه والابرس و من تندرست میکنم اکمه کور مادرزاد را والابرس کسی که مریضی برس داره همه ارز کنم که اتبا در اون زمان بودن تمام مریضی ها خوب میشد ولی این دوتا خوب نمیشد این معجزه عیسی است و احیی الموتا و زنده کنم مرده را به اذن الله همه به اذن الله بار بار به اذن الله و الا یک بار تا آخر گفته میشه به اذن الله کافی بود بیانگر این است که هیچ کاری بدون اذن الله نیست و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون به شما خبر میدم شما چه میخورید چه ذخیره میکنید در خانه میگذاری فی بیوتکم ان فی ذلک ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمن در این معجزات آیه هست برای شما نشانی هست برای شما که به من ایمان بیاورید به رسالت من اگر مؤمن هستید و همچنین و مصدقا لما بین یدی من التورات تصدیق کننده هستم آنچه که قبل از من هست یعنی تورات را ولی احل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم آمدم تا حلال اعلام بکنم برای شما حلال بکنم مجازان اصل اعلام میکنه حلال بکنم برای شما بعض الذي حرم عليكم بعض آنچه که حرام شده برای شما وجئتكم بآية من ربكم ومن آوردم آية از جانب رب شما یعنی هیچی که از اینها بلا دلیل نیست همه با دلیل با آیه هست پس این کار من است که اعلام میکنم رسالت را با این معجزات با تایید از این معجزات اما وظیفه شما چی هست فتق الله از الله بترسید شرک نکنید و اطیعون بعد از توحید رسالت و اطیعون از من عیسی اطاعت کنید من مگه چی میخوام به شما بگم ببین اطاعت در توحید در یک تاپرستی خلاصه دین عیسی ان الله ربی و ربکم فاعبدوه همانا الله رب من هست و رب شماست رب من و رب شما الله است فاعبدو فای فسیح است یعنی اذا کان الامر كذلك رب همه ماست پس فقط او را عبادت کنید بس پس فقط او را عبادت کنید هذا صراط مستقیم این هست صراط مستقیم صراط مستقیم چیه؟ توحید فی العبادت فقط عبادت کردن خدا پس صراط مستقیم ما در تفسیر سوره حمد صراط مستقیم همه همین خدمت شما عرض کردم که اصل صراط مستقیم توحید فی العبادت است الله تعالی می فرماید و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم فقط من الله را عبادت کنید این صراط مستقیم است عیسی هم میگه فقط الله را یوسف هم همینو میگفت فقط الله را عبادت کنید سرات مستقیم اینه که انسان در عبادت خدا کسی را با او شریک نسازد پس این هست حقیقت عیسی اگر شما دنبال حقیقت هستید بی خود شبه ایجاد نکنید با یک کلمه ای که کلمت الله آمده درباره او یا روح الله آمده اون روحی هست که از جانب خدا فرستاده شده او با یک کلمه بدون واسطه پدر با کلمه الله خلق شده او محبوب خداست به این خاطر ابن الله کلمت الله روح الله اگر گفته میشه به خاطر اینها هست و الا در او هیچ وصفی از اوصاف الوهیت دیده نمیشه همش در او عبدیت است و او خودش هم به سمت عبدیت دعوت میداد میگفت رب من هم هست رب شما هم هست معنیش اینه که من هم عبادت میکنم شما هم عبادت کنید در آیات گذشته پاسخ شبهات نصارا بود مبنی بر اینکه عیسی فرزند خداوند هست چون که بدون پدر متولد شده الله عز و جل بیان فرمودن کیفیت ولادتش را که الله تعالی بدون پدر برای اینکه قدرت خودش را نشان بده و هنوز در آیات آینده هم پاسخ اصلی میاد عیسی علیه و سلام را دستور تولدش را دادند تولدش را بدون پدر دستورش را صادر فرمودند وبراي رسالتي براي بيان توحيد براي إنك ان الله ربي وربكم ربکم فاعبدو عليه الصلاة والسلام و السلام فرستاده شد اما زماني ك يهودي ها بني إسرائيل كفر كردند إنكار كردند هم در رابطه با ولادت عیسی علیه صلات و السلام اتهاماتی را وارد کردند هم درباره رسالت ایشون انکار کردند و کفر علنی کردند عیسی علیه و از میان همراهان یاور طلبید فلما احس عیسی منهم الكفر زمانی که عیسی از آنها یعنی از یهود کفر احساس کرد معاینه کرد مشاهده کرد اینجا احسه به معنی عیان هست دید را مشاهده کرد قال من انصاری الى الله به همراهان و اطرافیان گفت چه کسی هست انصار من الله ای ذاهبا الله که مرا یاری کند و با یاری من به سوی خدای عزوجل برود با یاری من یعنی یاری دین الله قال الحواریون نحن انصار الله حواریون گفتند نحن انصار الله انصار دین الهی ماییم حواریون قبلا ما هم مختصری در رابطه با اینها خاندیم بعضی ها میگن اشراف بودند بعضی ها میگن از نظر مشاغل در سطح پایین بودند یا کفاش یا کسانی که شویندگان لباس بودند و لباسها را تمیز میکردند به این خاطر حواری به اونها میگویند حالا شغلشون هرچی بوده ولی حواری معناش هست صفوه برگزیده مقربین نزدیکترین افراد نزدیکترین و برگزیدگان اونها گفتند که ما انصار الله هستیم و ما برای یاری دین خدا آمادگی داریم آمنا بالله و اشهد مسلمون ما به خدا ایمان آوردیم و شما گواهی بده ای عیسی برای ما که ما تسلیمیم مسلمون یعنی تسلیم خدا هم در عقیده هم در عمل فی العقیده والعمل و مناجات کردن ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول بار اله ما ایمان آوردیم و رسول تو را عیسی را پیروی کردیم این توسل به ایمان و به اتباع نبی هست فکتبنا مع الشاهدین مرا در جمله کسانی که به توحید تو و به یگانگی تو گواهی میدهند و به صداقت انبیاء تو گواهی میدهند از زمره اونها ما را بنویس از جمله اونها ما را بنویس فکتبنا مع الشاهدین امام رازی میگوید فکتبنا فی جمله من شهد لك بالتوحید و لانبیائک بالتصدیق ما را بنویس از اونهایی که ما به توحید تو ایمان داریم به رسالت رسول تو عیسی ایمان داریم الله تعالی می فرماید و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین چنانچه یهود مکر کردند توطئه کردند برای عیسی علیه صلات و برای از بین بردن عیسی علیه صلات و و الله عز و هم جلوی مکر اونها را گرفت و مکر الله یعنی الله برای حفظ عیسی تدبیر فرمود برای خونسا کردن مکر اونها تدبیر فرمود و مسلمه که مکر بنده در مقابل, در مقابل مکر الله ضعیف است والله خیر الماکرین بهترین تدبیر کننده الله عزوجل هست در مقابل بقیه تدبیرها تدبیر الله قوی هست خب الله عزوجل اونطوری که الله شما میخوانید در پایان سوره نساء که اونها خواستن عیسی علیه و السلام را دستگیر بکنند عیسی را بگیرند الله عزوجل قبل از که اونها اقدام بکنند بل رفعه الله خدا او را به سمت آسمان ها برد اونجا در اون آیه سری هست در این آیات هم هست سری هست عرض می کنم اون را الله تعالی به طرف آسمان ها برد اونطوری که اهل تفسیر نوشتن در اون زمان یهودی ها هم حکومتی نداشتند یهودی ها تحت سیطره حکومت روم بودند پادشاه روم اون زمان حالا دارای هر مسلک و هر مذهبی بود یهودی ها بر علیه عیسی بار گزارش می بار بار شکایت میکردند که علیه بالله این باغی هست این میخواد اختلاف بندازه این مشکلات درست میکنه مردم را به هم میندازه و از این قبیل و عیسی علیه السلام به فعالیتش ادامه میداد تا اینکه بالاخره این گزارشات اونها به جای رسید دستور صادر شد از طرف پادشاه دستور دستگیری و دستور اعدام عیسی علیه صلات و السلام بعد از اینکه برای اونها دستور صادر شد و اونها به گمان خودشون موفق شدند اونها به طرف خانه عیسی هجوم آوردند و در اون مکانی در محلی که عیسی علیه صلات و السلام بود در خانه تنها بود و یهود حمله ور شدند حمله کردند و کسی که از همه اونها بیشتر با عیسی علیه السلام عداوت داشت تهدیلی داشت بیشتر بغض داشت او مقدم بود پیشا پیش بود و اون سعی میکرد که این افتخار دستگیری و اینکه اون را بدار بزند نصیب او بشه طوری که همه اهل تفسیر نوشتند در روایات هست و در اشارات قرآن مجید هم هست اون اولین کسی بود که وارد خانه شد و وقتی که وارد خانه شد عیسی علیه و السلام را نیافت مطور که در قرآن هست بر رفعه الله الله عز و جل او را رفع فرمودند بلند کردند و بردند توسط فرشته توسط جبرائیل امین به دستور الله عیسی به آسمان ها برده شد و الله تعالی این انسان را این بیچاره دشمن را به شکل عیسی قرار داد از ارز کنم که قسمت های سر ارز کنم به شکل عیسی بود اونها او را به جای عیسی گرفتند و او هرچی دست و داد و فریاد کرد چون دستور ساده شده بود مردم هم عجله داشتند زود او را به دار زدند مشخص نشد الله هم میفرماید و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم یعنی نکشتند به دار نزدند امر بر اونها مشتبه شد مشتبه شدن امر همین بود که کسی دیگر را به جای عیسی به دار زدند اما بعدا برای اون دوستشون دیدن اون هم نیست و عیسی علیه السلام و هم نیست چون که فقط قسمت سر شبیه عیسی بود بقیه هیچ نوع شباهتی با عیسی نداشت و بعضی میگویند که جلبت روایت ها مختلف است قرآن همینه میگه شب شبه لهم بعضی میگویند که اونها وقتی عیسی علیه السلام را نیافتند از خجالتی از اینکه جلوی بقیه شرمنده نشوند یه بیگناهی را گرفتند و به دار زدند اما این گناه بیگناه را شوانگاهان دفن کردند که کسی ندید برای مردم مشتبه شد از این جهت که آیا عیسی به دار زده شد یا نشد ولی اونها خودشون میدونستن که عیسی نبود کسی دیگر را بیگناه گرفتند الا ای حال الله عز و جل عیسی علیه و السلام را به آسمان ها برد رفت فرمود در این آیات همین هست که الله تعالی قبلا به عیسی علیه و السلام اعلام کرده بود که خداوند شما را به آسمان ها می برد و دوباره به زمین بعد از مدتی بر می خیلی ها هستند که با اینکه عیسی رفت شده اعتقادی ندارند و باور ندارند و میگویند که عیسی علیه صلات و السلام به موت طبیعی فوت کرده حتی بسیاری از کسانی که مسلمان هستند گرچه در احادیثی ما داریم که علمای ما میفرمایند که این احادیث متواتر هست علامه نورشاه کشمیری رحمت الله علیه این احادیث را جمع فرموده و میفرماید که این احادیث متواتر است و در آیات هم به همین سمت اشاره هست این آیات بفرمایید اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی و مطهرک الله عز وجل فرمود که ای ایسا اینی متوفی که توفی به چی میگوید؟ التوفی اخذ الشیء وافیان یعنی يعني یه چیزی را کامل گرفتن متوفی که یعنی شما را کامل ما میگیریم و میبریم و رافع که واف واف تفسیر هست یعنی رافعك إلي به سمت خودم تو را رفع می کنم تو را بالا می برم متوفی کرا علامه آلوسی می فرماید که المراد آخذك وافيا بروحك وبدنك فيكون رافعك إلي كالمفسر, كالمفسر لما قبله يعني متوفیکه معنیش اینه که کامل تو را میگیرم با روح و جسد و رافعوکه که میآید تفسیر متوفیکه هست حالا سوال اینجاست که چرا قبل از متوفیکه رافعوکه را نیاورد گرچه در آیه دیگه هست وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه یعنی قتل انجام نگرفت دار زدنی انجام نگرفت بر رفعه الله خدا او را رفع فرموده خب چرا رافع را قبل از متوفیکه نیاوردند نوشتند امام رازی رحمه الله که اگر رافع را الله تعالی قبلا میفرمود شاید این اشکال ایجاد میشد که خداوند روحش را بلند کرده و برده روحش را برده جسدش را نبرده از که رفع جسد فهمیده نمیشد اما از متوفی که چونکه اخذ الشیء وافیا و کاملا هست رفع جسد چی میشه مفهوم میشه و انما ان الذي رفعه و انما علم الله ان من الناس من يخطر بباله امام رازی میفرماد خیلی از مردم هستند که شاید در دلشون این بیاد که ان الذي رفعه الله هو روحه لا جسده این که خدا رفع کرده بلند کرده روحش هست جسدش نیست به این خاطر متوفی کر اول اول ذکر هذا الكلام لیدل على انه عليه السلام رفع بتمامه متوفی که معنیش رفع بتمامه الى السماء بروحه و بجسده همراه با روح و جسد به سمت آسمان ها برده شد و این آیه همونطور که ابتدا ارز کردم این دلیل سریحی هست مبنی بر اینکه عیسی علیه و السلام به آسمان ها برده شدند و در آسمان ها حیات دارند زنده هستند و اینکه عیسی علیه السلام قرب قیامت قبل از قیامت نزول میکنند به سمت زمین دوباره می آیند در این رابطه همونطور که عرض کردم روایت ها در حد تواترند امام ابن جریر میفرماید قال ابو جعفر و اولا هذه الأقوال بالصحة أقوال متعددة ذكر مي فرماید أما مي فرماید صحيح ترين قول عندنا قول من قال معنى ذلك إني متوفيك منشي إني قابزك من الأرض ورافعك إلي معناه إن آية هست إني قابزك من الأرض ورافعك إلي الزمين زمین قبضت میکنیم و خدمون تو را میبری چرا این معنا هست میفرماید که لتواتر الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اینکه رسول الله این فرمودند اخبار متواتر هستند که رسول الله فرمودند ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال ثم يمكث في الارض این احادیث در حد تواتر هستند که رسول الله فرمود این عبارت ابن جریر بود حالا حدیث مرفوعی که در صحیح بخاری هست این حدیث در این حدیث است که والذی نفسی بیده رسول الله می فرماید ابو هریره از رسول الله روایت میکنه والذی نفسی بیده لیوشکن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يعني اون زمان نزديك هست که ابن مریم به عنوان حاکم عادل به عنوان رسول نه به عنوان نبی نه به عنوان حاکم عادل از امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ينزل فيكم ابن مریم حکما عدلا نزول میکند به عنوان حاکم عادل فیکسر الصلیب ويقتل الخنزير ويضع الجزية صلیب را میشکند خنزیر را که نماد حلت برای اونهاست میکشد و از نماد عبادت غیر الله صلیب هست و جزیه را بر میدارد بعد از اون جزیه برای کفار نخواهد بود کفار یا بالاخره ایمان می آورند یا کشته می شوند در آخر زمان پس عرض به خدمت شما که در این رابطه عرض کردم همونطور که ابن جریر فرماید علامه انور شاه کشمیری رحمه الله هم این احادیث را جمع کرده در رساله به نام التصریح بما تواتر فی نزول المسیح التصریح بما تواتر فی نزول المسیح که احادیث را جمع کرده عیسی علیه صلات و السلام رفت شدند و بعدا عیسی علیه صلات و نزول میکنند اما بعضی که در این رابطه شک و تردید دارند یه روایتی هست در صحیح بخاری از ابن عباس که ابن عباس تفسیر کردند انی متوفی کرا بإني مميتك إني متوفيك متوفيك بمعنى شيء إني مميتك أولا فاسخش إنك إن رواية روایت منقطع هست الله صلى الله عليه وسلم نميرست و بعض در مقابل همین روایت روایت صحیح از خود ابن عباس است كمي فرمايد والصحيح ان الله تعالى رفعه الى السماء من غير وفاة ولا نوم الله تعالى بأسمانها برد نينك در خار ونينك وفاة اینکه وفات بکند روحش را ببرد خودش برد و اگر این روايات را ما اعتبار بکنیم همین روایت اینی متوفی کرد مفهومش این نیست که عیسی علیه و السلام فوت کرده وفات کرده به موت طبیعی بلکه در این صورت آیه میگیم تقدیم و تأخیر است یعنی انی رافعک و ممیتک متوفیک اگر به معنی چی باشد ممیتک باشد چرا چون اولا که واو برای مطلق جمع است ترتیب لازم نیست که اول متوفیکه باشه بعدا که این در صورتی که ما متوفیکه را به معنی ممیتوکه میگیریم این را برای چی الله تعالی ذکر کرده برای این که اونها میگویند اونها میگفتن ما به دار میزنیم گویا الله تعالی میفرماید که نه مصلوب نخواهی شد اینی متوفیکه ما تو را به موت طبیعی از این دنیا خواهیم برد یعنی این در جواب اونهاست که اونها میگویند ما تو را به دار میزنیم و دیگه ببینید متوفیکه که به معنای ممیتو که بعضی میگویند با توجه به این اثر ابن عباس در قرآن کریم شما نگاه میکنید در مقابل حیات توفی استفاده نشده موت استفاده شده هر جا نگاه کنید و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یتوفاکم نیست یا الله تعالی می فرما الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا در مقابل حیات موت است در مقابل حیات توفی نیست پس این متوفیکه به معنی موت نیست بلکه این متوفیکه به معنی چی هست به صورت کامل بردن هست و نکته آخر کسانی که انکار میکنند رفع عیسی را و دوباره نزول عیسی را به سمت زمین چونکه این یکی از شگفتی هستی که از عجایب است مدرک بالعقل نیست قابل درک نیست حالا ما به همین ها میگیم آیا قبول دارند که عیسی علیه صلات و السلام بدون پدر متولد شد اگر کسی اون اعتقاد یهودیت را داشته باشه که خب با او صحبتی نیست ببینید تمام زندگی عیسی علیه صلات و السلام با همین شگفتی ها هست عیسی علیه صلات و سلام بدون پدر متولد شد عیسی علیه صلات و سلام مس می کردند و کور مادرزاد بینا می شد مریضی برس خوب می شد مرده از قبر بیرون می آمد و احی به باذن الله و معجزات دیگر اینها تمام از عجایب هستند وقتی که این معجزات را ما در زندگی عیسی و در حیات عیسی داریم به اینها اعتقاد داریم همه اینها در قرآن کریم است پس رفع عیسی کدوم مشکل هست و اینکه دوباره عیسی نزول بکند بنابراین اینکه عیسی علیه السلام رفع شده کاملا ارز کنم که ثابت هست هم از قرآن ثابت هست هم از احادیث متواتره ثابت هست و اینکه عیسی علیه السلام دوباره به زمین می آید آن حضرت صلی الله علیه وسلم قسم یاد کردند روایت بخاری را برای شما خواندم که آن حضرت فرمود والذی نفسی بیده لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم اون زمان نزدیک است ابن مریم نزول کند به عنوان حاکم و عادل بنابراین این همه احادیث متواتره و این آیه را در کنار هم قرار می این عقیده که عقیده جمهور هست جمهور اهل سنت هست اثبات میشه لذا الله تعالی می فرماید اذ قال الله یا عیسی انی متوفيك الله تعالی اینجا چار تا وعده می کند با عیسی یک انی متوفی که ما تو شما را کاملا میگیریم روح و جسد شما را میبریم یعنی چه؟ یعنی و رافعک الی شما را رفع میکنیم به سوی خود و مطهرک من الذین کفروا و پاک میکنیم شما را از کسانی که کفر کردند یعنی ببینید پاکی عیسی به چه معنا درباره عیسی علیه صلات و السلام افراط و تفرید شد پاکی عیسی را نبی خاتم محمد صلی الله علیه و سلم اعلام کرد در رابطه با عیسی افراط و تفرید اینه که یک گروهی او را به جایگاه الوهیت قرار داد ابنیت خدا فرزند خدا جزء خدا و یک گروه دیگر عیسی علیه صلات و السلام را علیه بالله فرزند حرام قرار دادند مادر عیسی را متهم کردند خود عیسی را لذا الله عزوجل فرمود و مطهرک من الذین کفروا پس الذین کفرو هم یهود و هم نصارا هستن دیروز هم عرض کردم سه تا دیدگاه درباره عیسی وجود دارد دیدگاه یهود که میگه مسیح زلالت است دیدگاه نصارا که میگویند ابن الله هست و مصلوب هست هم ابن الله هست فرزند خداست و هم اعدام شده دیدگاه سوم که دیدگاه مسلمانان هست مسیح هدایت است مسیح هدایت است یعنی رسول خداست فرزند مریم هست به قدرت خدا بدون پدر متولد شده و عرض به خدمت شما که فرستاده از طرف الله عز وجل پس این هست معنای و مطهرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الى یوم القیامه و قرار می دهیم کسانی که تو را تابع داری می کنند پیرو تو هستند بعد کسانی که کفر کردند تا روز قیامت پیروان تو را حالا پیروان تو منظور چه کسانی هستند جاعل الذين اتبعوا اکثر علما میگویند که منظور خداوند مسیحیان را مسلط میکنه بر یهودیان تا روز قیامت اگر به این معنا باشد هم مصداقش از همون صدر و از همون ابتدا تا به امروز مشاهده میشه زمانی که عیسی علیه السلام رفت شدن اون زمان عیسی پیروان خاصی نداشتند حواریون بسیار ضعیف بودند اما بعد از عیسی علیه السلام وقتی که حواریون دین عیسی را تبلیغ کردند هم جهاد کردند هم دعوت دادند روز به روز گسترش پیدا کردند روز به روز بیشتر شدند تا اینکه مسیحیان بر یهودیان غالب شدند در تاریخ اگر نگاه بکنیم در زمانهای مختلفی از تاریخ مسیحیان بدترین عذابها را به یهود دادن بدترین شکنجه ها را حلاکت را همون ابتدا مسیحیان بیت المقدس را گرفتن حتی یهودی ها را نمی گذاشتن برای عبادت که ما خاندیمون آیه و من اظلم ممن منع مساجد الله در تفسیر اون آیه یک تفسیر ارز کردم خیلی هم معتقدن منظور مسیحیان هستن که نمیگذارن یهود بیاند که مسجد الاقصا یا هیکل سلیمانی برای اونها تقدس دارد نمیگذارن بیاند مراسم خودشون را عبادت های خودشون را انجام بدن و بعد از آن همواره در عهد قدیم حکومت روم بود که همیشه یهودی بر یهودی ها ستم میکرد یهودی ها را میکشتند و در تاریخ ارز کنم که قریب میبینیم که در هر جنگی بیشترین آسیب را یهود دیده اونم از دست مسیحیان همین آلمانی ها که مسیحی هستن نازی ها چیکار کرده یهودی ها را قتل عام کردند و امروز یهود که با سابقه ترین مذهب است هم نسبت به مسلمانان هم نسبت به مسیحیان مثلا مسیحیان یک پیغمبر دارند مسلمانان هم یه پیغمبر دارند که برای اونها مبعوث شده اما پیغمبران یهود علاوه از اینکه چندین هزار سال اونها پیغمبر داشتند و تاریخ دینشون هست و میگن بیش از چهار هزار پیغمبر در برای از میان اونها مبعوث شده اما امروز کمترین جمعیت را یهود داره در میان تمام ادیان یهود هیچ جمعیتی نداره بسیار محدود است و امروز هم بر مسیحیان تکیه دارد در ارز کنم که دنیای امروز ما یهود یک لیوان آب بدون مسیحیان نمیتونه تا زمانی که حمایتی مسیحیان نباشه آله دست مسیحیت است و کاملا گوش به فرمان مسیحیت است پس از این جهت وقتی که نگاه میکنیم تاریخ را بررسی میکنیم مصداق داشته و مصداق دارد جاعل الذین اتبعوک قرار میدهیم ما قرار دهنده هستیم پیروان تو را فوق الذین کفروا اونهایی که شما نسبت به شما کفر کردند بر اونها برتری برتری داره الی یوم القیامه بیشتر علما همین تفسیر را میگویند اما بعض میگه الذين تبعوك مسیحیان نیستند چرا یه زمانی که مسیحیان بر اصل توحید بودند بر اصل توحید بودند اونها مراد هستند اما الان مسلمانان هستند الذین تبعوك پیروان اصلی حضرت عیسی در اصل توحید کی هست مسلمان است امروز ما میتونیم ادعا بکنیم که پیرو اصلی عیسی ما هستیم چون اصولی که عیسی علیه و السلام آورد که توحید است و معاد هست بر اون توحید ما هستیم نه مسیحیان لذا تفسیر دوم اینه که مسلمانان را تا روز قیامت بر یهود چیکار میکنیم غلبه میدهیم حالا الذین کفرو هم یهود هم مسیح است نصارا هستند یهود اون را فرزند حرام گفتند و نصارا اون فرزند خدا گفتند حالا عیسی علیه و سلام که بیایند تشریف بیاورند و جهاد شروع بشه از به شما که دجال را بکشد تمام یهودی و مسیحی هیچ یکی نمیماند در احادیث صحیح آمده مگر اینکه یا کشته میشه یا به عیسی ایمان میآورد و ام من اهل الكتاب در قرآن داریم و ام من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته قبل از موت عیسی یعنی به این معنی وقتی که عیسی میآید قبل از موتش همه یا ایمان می آورند یا باید نابود بشند پس پیرو اصلی عیسی کی هستند مسلمان ها هستند اهل توحید هستند اینها را الله عزوجل غلبه داده و غلبه میده بر دشمنان عیسی علیه السلام والله أعلم الله من فرماید وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه قرار دهن دهستم كساني راكي که توستن در اصل الدين بر كساني كي كفر کردن تاروز قيامت إن در دنيا است اما بعد الدنيا بعد البعث ثم إلي مرجعكم سپس بسوي من فقط هست بازگشت همه شما انسانها فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون بین شما من فیصله میکنم در آنچه که شما اختلاف داشتید فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره ان تفسير فاحكمه هست تفصيل اون فیصله هست چگونه فیصله میکنم فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا اما آنهایی که کفر کردند اونها را عذاب میدم عذاب شدید فی الدنیا والآخره در دنیا و آخرت به عذاب الله گرفتار میشن و ما لهم من ناصرین برای اونها هیچ ناصر و یاورانی وجود ندارن نفی شفاعت است چنان ناصرانی کی یمنعونهم من عذابی و وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما أنهاي كي ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن فیوفیهم أجورهم کامل میده الله عز و جل وجل انها أجور أنها را عجر و پاداش أنها را والله لا يحب الظالمين علت هست الله تعالی ظالمین را دوست ندارد به همین خاطر اونها را به عذاب شدید گرفتار میفرماید ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم الله تعالی در رابطه با این آیاتی که بیان شدند ذالکه اشارهش به کجاست المذکور من نبع عیسی آنچه که ما در رابطه با اخبار عیسی گفتیم احوال عیسی گفتیم نتلوه علیک من الآیات اینها را ما بر تو تلاوت میکنیم ببین اینها دال هستن بر صداقت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اینها همه آیات صدق هستند چرا این چرا را هر کس می داند که عیسی علیه صلات و السلام حالا سال قبل از رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و در اون زمان که هیچ سندی هیچ تاریخی نبوده و بعد احوال عیسی را اینگونه بیان کردن به اندازه که حتی پیروان خود عیسی هم دوچار اشتباه شدن تا به امروز مسیحیت دیدگاهش غلطه مسیحیت فکر میکنه عیسی بدار آویخته شد بدار زده شد در حالی که واقعیت اینه حقیقت اینه که داری در کار نبود انسان دیگری این را هم میدونند که مشتبه شد بر یهود خود مسیحیان قبول دارند اما به این صورت توجیه می کند چون از رف برای اونها گفته نشد بعد از عیسی وحی نبود که حقیقت گفته بشه مسیحیان میگن عیسی اول به دار زده شد اعدام شد و قبلا خدمت شما ارز کردم که اونها اعتقاد دارند اعتقاد به کفاره دارند که میگویند کفاره گناهان تمام امتش شد تمام پیروانش شد میگویند ابتدا عیسی به دار زده شد بعد از اون به آسمان ها برده شد اما دقیقش اینه که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم میگه این که رسول الله میفرماید حتی بهتر و دقیقتر و زیباتر از کسانی که خودشون را نزدیک به عیسی میدانند پس این چیه اینها دلیل بر صداقت رسول الله دلیل بر اینکه با وحی در ارتباطه با الله در ارتباطه لذا ذلك نتلوه من الآیات والذکر الحکیم این آنچه که ذکر شد درباره عیسی ما تلاوت میکنیم بر شما از آیات یعنی از اون دلائلی که برای رفع عیسی وجود دارد والذكر الحكيم والذكر كسرابا حكمتس باندي كسرابا حكمتس يعني قرآن كريم علامہ آلوسی می فرمات حمين آية ذلك نتلوه عليك من الآيات من الآيات يعني الحجج الداله على صدق نبوتك انها مطالبی هستند که دلالت میکنن بر اینکه شما واقعا نبی خدا هستید إذا علمتهم بما لا يعلمه إلا قارئ كتاب او معلم چون شما در اینها چیزهای را آموزش میدید مطالبی را بیان میکنید که اینها را نمیتواند بیان بکنه مگر قاری کتابی یا معلمی در حالی که شما نه قبلا کتابی خواندید نه معلم بودی ولست بواحد منهم الا انك قد عرفته من طریق الوحی پس اینها را شما از کجا میدونید از طریق وحی میدونید پس دلیل بر چی بر اینکه شما نبی خدا هستید اما جواب شبهه مسیحیان که گفتند عیسی علیه و السلام شواهد الوهیت در او هست و شواهد ابدیت هست چون که مریم را الله تعالی بدون پدر این فرزند را دادند و عیسی متولد شد پس معلوم میشه پدرش خدای عزوجل است الله تعالی نمونه دیگر بیان میفرماید اون نمونه آدم هست اگر عیسی بدون پدر متولد شده آدم بدون پدر و مادر پس آیا بدون پدر و مادر متولد شده بگوییم که علیاز بالله الله تعالی پدر و مادرش هست همونطور که عیسی یکی از آیات قدرت الهی هست آدم علیه صلات و سلام بیشتر چون این فقط مادری داشت اون پدر و مادری نداشت لذا الله می فرماید این جواب شبهشون بود ان مثل عیسی عند الله مثل آدم مثال عیسی نزد پروردگار مثل آدم هست یعنی همونطور که الله تعالی آدم را بدون پدر و مادر از خاک آفرید عیسی را بدون پدر فقط خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون الله او را از خاک آفرید و به او دستور داد که زنده بشه به وجود بیاد بس اون به وجود آمد وقتی که به وجود آمد عيسى عليه الصلاة والسلام رحم الله تعالى خلقت بدون پدر اون را خلقه من تراب ده فقط از مادر بدون پدر و بعدا بهش گفت که به وجود بیاد الحق من ربك فلا تكن من الممترین یعنی این حق است این مزامین سابق تمام اون چی که گفته شد اینکه عیسی ابن الله نیست ابن مریم هست عیسی بدون پدر متولد شد با کلمه کن الله همونطور که آدم علیه السلام بدون پدر و مادر متولد شد عیسی علیه سلام و السلام به سوی آسمان ها رفت شد الله تعالی از دست دشمنان او را نجات داد اینها همه مطالبی که در گذشته خواندید اینها حق هستند از جانب رب هستند فلا تکن من الممترین پس از شک کنندگان امام رازی اینجا نوشته المراد ان هذا الذي انزلت عليك هو الحق من خبر عیسی علیه السلام آنچه که اینجا نازل شد و خوانده شد حق هستند در رابطه با عیسی لا ما قالت النصارى واليهود اون چیزی که مسیحیان و یهودیان میگن اون حق نیست فالنصارى قالوا ان مریم ولدت الهن والیهود رموا مریم بالافك. اونا میگن الهی به دنیا آورده اینها اون را به افک و به عمل نامشروع متهم کردن. هر دو خلاف میگویند هر دو غلط میگویند هر دو نادرست این درست الحق من ربک این حقی که بیان شد حق است آنچه که بیان شد این حق است از جانب ربک فلا تكن من الممترین هرگز نباش ای مخاطب یا خطاب رسول الله را هست مراد امت است از شک کنندگان نباش خب حالا دلائل را خاندیم شبهات هم جواب داده شد تمام شبهات اگر کلمت الله است چون الله به او گفت کن مثل آدم اگر معجزاتی داشت الله تعالی اونها را برایش معجزات را ظاهر کرد اون به اذن الله بود همونطور که خودش گفت و ابرئ الاکمه و الابرس و احی الموتا به اذن الله انی اخلق لكم من الطین الطين كهیئه الطير فانفخ فيه طیرا به اذن الله اینا همه جوابای اون است اگر مریم بدون موسم برایش میور بود و برایش خوراکی بود اون هم گفت قالت هو من عند الله کمال مریم نبود قدرت الله بود اگر زکریا برایش فرزندی در پیری داده شد اون تصرف و قدرتش نبود بلکه هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی الاخر پس, پس همه برمیگردد به خدا پس معبود الله است اینا همه بندگان الله هستند دارای فضائل هستند دارای جایگاه هستند هر که جایگاه خودش را دارد زکریا پیغمبر هست عابد هست مریم صدیقه هست عیسی رسول خدا هست مبلغ توحید هست خدا نیست جز خدا نیست فرزند خدا نیست ببین هیچ دلیلی از این دلایل قویتر نمیتونه باشه با وجود این دلایل اگر هنوز این مسیحیانی که از نجران آمدند و قانع شوند، دلایل گفته شد او نمی خواهد بفرمد بس به اینها اعلام کن که با هم می میکنیم مباحله چیه اینه که وقتی که از نظر دلائل و حجت قانع نشوند طرف اون وقت یه جایی با هم دیگه جمع می شود و دعا می کند دعا برای نابودی که ای الفریقین هر یکی از این دو گروه بر باطل هست او نابود باد پس اونا را دعوت کن اونا زن و بچهشون را بردارن همراهانشون را بردارن دوستانشون را بردارن شما هم بردار بیایید با همدیگه مباهله بکن الله عز وجل وقتی که دستور دادن حضرت رسول صلی الله علیه و سلم گفتند که اولادشون بیایند سیدنا علی آمد فاطمه آمد حسن آمد حسین آمد در روایت صحیح است آمدند که برای مباهله آماده باشند به بقیه هنوز گفته نشده بود از ازواج متحرات خود در خانه رسول الله بودند اینا خانهشون مقدار فاصله داشت از خانهشون تا اینجا آمدند اما مسیحیان ترسیدند نصارای نجران که آمده بودند این وفت ترسید قبلا هم خدمت شما عرض کردند که اون عالمشون به برادرش گفت که پیغمبر خداست و میدونستند که اگر در مقابل رسول الله قرار بگیرند رسول الله وقتی که دعا بکند قطعا اونا حلاق میشن پیغمبر خدا وقتی دعا بکند چیزی نمیماند لذا آماده شدند که جزیه بدند و برای تحفظ خودشون مال پرداخت بکنند ولی مباهله نکنند این مباهله دلیل چی بود؟ دلیل اینکه اونها حق را میدونستند ولی گرفتار تعصب بود بیچاره الله فرماید فمن حاجك فيه فیه یعنی درباره الوهیت عیسی هر کسی با تو بحث کرد درباره الوهیت عیسی من بعد ما جاءك من العلم بعد از اینکه پیش شما علم قطعی آمد که اله نبود و عبد اله بود بنده خدا بود فقل تعالوا بگو بیایید ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم ما فرامی خانیم فرزندانمون را و شما فرزندان خودتون را و زنهای خودمون را و شما زنهای خودتون را و انفسنا و ما خودمون هم بیاییم و انفسکم شما هم خودتون بیایید ثم نبتهل سپس ما ابتحال میکنیم ابتحال به من تزرع زاری خدا را فریاد زدن فنجعل لعنت الله علی الكاذبین قرار میدیم لعنت خدا را بر کاذبین در این باره در این راه هر کسی در این بحث هر که دروغ میگه لعنت بر او باد او نابود باد او هلاک باد بیاید این کار را میکنیم عرض کردن اونها نیامدن از این آیه بعضی ها استدلال کردند بر خلافت بلا فصل سیدنا علی چطور؟ چون در حدیث آمده که رسول الله کی را خواستند حسن را حسین را فاطمه را علی را اینها آمدند حالا میگه ابناءنا حسن و حسین هستند نساءنا فاطمه هست انفسنا علی هست یعنی علی خود پیغمبر گویا جانشین پیغمبر به علی اینجا نفس گفته شده از به خدمت شما که از این استدلال گرفتم برای اینکه علی کرم الله وجه بعد از رسول الله متصلا خلافت است اولا ثابت نیست به دلیل اینکه مراد از انفسنا علی نیست این خلاف تصریحات همه سلف هست هیچ کس انفسنا را به معنای پسر امو و به معنای داماد نگفته معنای انفسانه معنیش اینه که خودمون میاییم شما هم خودتون بیایید ما اولادمون را بیاریم شما اولادتون را بیارید ما زنهایمون را ما یعنی ما مسلمانان نه اینکه من یکی ما مسلمانان پس مراد از انفسنا خود آن حضرت صلی الله علیه وسلم مراد است علامه معلوسی اینجا نوشته لا نسلم ان المراد بانفسنا الامير ما قبول نداری که مراد از انفسنا سیدنا علی باشد امیر المؤمنین علی باشد بل المراد نفسه الشریف صلی الله علیه وسلم انفسنا کیه خود رسول الله است این عبارت آلوسی بود و عبارت امام رازی هست غالبا عنا نفسه و علیا رسول الله خودش را و علی را مراد گرفت تسمى ابن عم الرجل نفسه كما قال تعالى ولا تلمزوا انفسكم اي يريد اخوانكم تانه نزنید انفسكم منظور برادرانتون را نزدیکانتون را خب ارز کنم که از این مفهوم اصلی هر کسی که بلد باشه عربی مفهوم اصلی اینه که مراد از انفسنا خود رسول الله است خب اونا میگن که وقتی که خود رسول الله است پس علی اینجا کجاست در حالی که علی را خواستند حسن و حسین را خواستند فاطمه را خواستند خدمت شما عرض کردم که اینجا هست که ندعو انا ما ما ما منظور کیه همه مسلمان مون را و من را شما هم فرزندانتون را و زنانتون را اونا شست نفر بودن شما فرزندان و زنانتون را بیارید ما هم میاریم ما یعنی هر کسی که در کنار رسول الله است خب اونا اعتراض میکنن پس چرا رسول الله نخواستند از صحابه نخواستند اولا چون که مباهله اتفاق نیفتاد سیدنا علی و فرزندانش را آن حضرت خواستند چون اونها مقدار فاصله داشتن بقیه همه نزدیک بودند ازواج متحرات بالخصوص که ما میگه مراد از نسانه ازواج متحرات اونا در خانه های رسول الله بودند نوبت نرسید که آن حضرت صلی الله علیه سلم اونها را ببرد علامه اندلسی نوشته ولو عزم نصارا نجران اگر مسیحیان نجران واقعا قصد میکردند و اراده میکردند بر مباهله جاءوا لها حتما می همه لامر نبی صلی الله علیه و المسلمین ان یخرجوا باهالیهم رسول الله دستور داد همه مسلمانان با اهالی خودشون چی بشن خارج بشن همه آماده بشن پس منظور ابنای همه مسلمین است نسای همه مسلمین هست ابو بکر با فرزندان و زنای خودش بیاد عمر با فرزندان و زنای خودش بیاد علی ها کذا و گذشته از این ما یه روایتی داریم که این روایت را علامه سیوطی در دور منصور نقل کرده این روایت از امام باقر است امام باقر است چی میگوید ببین این روایت هست عن جعفر ابن محمد عن عبیه فی هذه الايه در همین آیه امام جعفر از پدرش به امام باقر ذکر میکنه تعالوا ندعو ابناءنا در این آیه روی این آیه نوشته قال فجاء بکر و و و به و وولده وبعمر وولده وبعثمان وولده و وولده ابو بکر با فرزندانش آمد عمر آمد عثمان آمد علی آمد خب اینا همه آمدند گرچه این روایت هست اگر خب آمده نباشند چون نوبت نرسید معناش این نیست که بقیه نبودن در این مباهله و اگر مباهله میشد اگر مسیحیان نمی ترسیدند و به میدان می آمدند قطعا صحابه با فرزندان و با زنهای خودشون می آمدند انا جمع متکلم است نه اینکه ابنائی و نسائی به این تنها رسول الله که با فرزندان و با اولادش نمی رفت همه مسلمانان می رفتن اما اینکه میگه خب رسول الله که دخترش را خواست چرا سه تا دختر دیگر رسول الله نبودن خاطر اینکه مباهله در سال نهم هجری بود نه قبلا خدمت شما عرض کردم این سفر مسیحیان از نجران در سال نهم هجری بود بقیه دختران رسول الله صلی الله علیه وسلم قبلا وفات کرده بودند حضرت رقیه در سال دوم هجری وفات کرد حضرت زینب و ام کلسوم هر دو در سال هفتم هجری وفات کردند قبلا اونها وفات کرده بودند فقط از فرزندان رسول الله این زمان فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها حیات داشت و بس لذا الله فرماید ان هذا له القصص الحق نتیجه بحث بعد از مباهله وقتی که برای مباهله نیامدند وترسيدا بس إن هذا لهو القصص الحق آنچه مذكور شد بيان حق است قصص بمعنى من اینجا بیان است بيان حق است معلوم میشه که عیسی علیه صلات و سلام نه خدا است نه فرزند خدا توحید اثبات میشه حق اثبات میشه و از تمام این دلائل و رفع شبهات و آیات گذشته اثبات میشه که و ما من اله الا الله هیچ معبود بجز الله وجود نداره و ان الله له العزیز الحکیم همانا الله عز و جل ذات پروردگار هم غالب است و هم با حکمت است فان تولوا با وجود این همه دلائل باز هم اگر پشت بدند روی گردانی بکنند پس پروا نکن فان الله علیم بالمفسدین الله تعالی نسبت به چنین مفسدین خوب داناست عالم است قل یا اهل الكتاب بعد از این همه دلایل همه دلایل دلایل چی بودن توحید بودند بعد از این همه دلایل و سرزنش بر اهل کتاب و اینکه مذهب شما مذهب باطلی هست الهی بجز الله وجود ندارد الله تعالی میفرماید اونها را دعوت بده به سوی اون چی که مشترک است بین شما و دین اونها گرچه اونها کنار گذاشتند اون چیزی که اشتراک همه ادیان هست اون توحید است الله نعبد الا الله معلوم میشه که ما می توانیم وقتها ما وقتی که اهل کتاب را و پیروان بقیه ادیان و مذاهب را دعوت می دهیم اول دعوت بدهیم ابتدا به سوی مشترکات مشترکات همه ادیان الهی توحید هست عبادت خدای واحد هست قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم اعلان بفرما بقو اي اهل كتاب اي يهود نصارى تعالوا الى كلمة بیائید بسوية كلمة سواء برابر است اے مستویت کلمة مستویت کلمه برابر است بیننا و بینکم ما وبين شما اون چیه نعبد الا الله بيان سواء اینکه ما عبادت نکنیم هیچ هستی را به جز الله ولا نشرک به شیئا این متمم الله نعبد الا الله است یعنی شریک نسازیم به او هیچ چیزی را ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله و نگیریم بعضی از ما بعضی دیگر را ارباب بجز الله دیگران را رب مالک مختار کارساز مشکل گشا اینا همه معنی رب را میده نگیری اینا را به این سمت دعوتشون بده فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اما اگر این اهل کتاب اعراض کردن از توحید فَإِن تَوَلَّوْا عَنِ التوحید اگر از توحید از یک تا پرستی اعراض کردن فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ بگو پس شما شاهد باشی که ما مسلمانی مسلمون مسلم قبل معناش گفتیم خاندیم که یعنی تسلیم یک ساعت ای موحدون تفسیر جلال تفسیر کرده یا اهل الكتاب اینجا ببینید وقتی که به اونها, دعوت داده می شدند به سمت توحید و به سوی اسلام مسیحیان می گفتند یهودیان می گفتند هر که ما را ابراهیم ابراهیم گفته توصیه کرده که بغیر از یهودیت دین دیگری قبول نکنیم مسیحیت میگفتن ابراهیم به ما گفته بغیر از مسیحیت الله عزوجل میفرماید که چرا در رابطه با ابراهیم سخن میگویید چرا این خلاف را میگویید دین شما از کتاب شما ایجاد شده یهودیت بعد از تورات مسیحیت بعد از انجیل تورات و انجیل بعد از ابراهیم نازل شدند در زمان ابراهیم نام و نشانی از یهودیت نبود از مسیحیت نبود و خود ابراهیم علیه السلام چرا الگوی شما نیست خود ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود موحد بود مسلم بود یعنی تسلیم یک رب چرا شما اگر شعار ابراهیم میدهید اگر دمز حمایت ابراهیم میزنید و محبت ابراهیم چرا از ابراهیم پیروی نمیکنید یا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهیم ای اهل کتاب چرا شما بحث میکنید در رابطه با ابراهیم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده نازل نشد تورات و انجیل مگر بعد از ابراهیم افلا تعقلو ای شما خرد ندارید عقل ندارید یه چیز محالی داری میگید محال همینه که چیزی که در زمان ابراهیم نبوده چطور ابراهیم توصیه میکنه به او و که شما ادعا میکنید چیزی را که علمش را هم ندارید ها انتم اولا، خبردار شما اینهایی که موجود هستید حاججتم ما لكم به علم شما جر بحث میکنید و مناظر و مباحثه میکنید در رابطه با چیزی که خب علمش را دارید درباره مثلا مذهب خودتون کتاب خودتون دین خودتون اما فلم تحاجون ما ليس لكم به علم الان چرا بحث میکنید درباره چیزی که علمش را ندارید همین که میگه ابراهیم چنین بوده ابراهیم چنین دیدگاهی داشته والله یعلم و انتم لا تعلمون شما نمیدانید خدا میداند از خدا گوش کنید از خدا اطاعت کنید اون چی که خدا میگه درسته اون چیه ما کان ابراهیم و و ولا نصرانیا ابراهیم از شما سه گروهی گمراه نبود نه یهودی بود نه نصرانی بود نه مشرک مشرقی می گفت مال ماست اللہ می فرمائے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ابراہیم نہ یہودی بود نہ نصرانی بود اما یکسو بود موحد بود مسلم یعنی موحدا جلالہ می گئے ان کے مسلم یعنی همه چیزش برای خدا تسلیم بشه عبادتش برای الله انجام بگیره خالص نه برای کسی دیگه و همین معنی توحید است و ما کان من المشرکین اونگونه که جهلای عرب میگن نه اعتقادا نه عملا مشرک هم نبود لذا نزدیکترین به ابراهیم کی هست این پیغمبر است این نبی هست که متبع ابراهیم است ان اول الناس به ابراهیم همانا اولا ترین و نزدیک ترین به ابراهیم للذین اتبعوه البته اونهایی هستن که پیروی کردن ابراهیم را چه در زمانش چه بعد از زمانش و هذا النبی و این نبی یعنی محمد صلی الله علیه وسلم والذین آمنوا و کسانی که ایمان آوردن یعنی صحابه رسول الله لا انتم جلاله گفته نه شما شما فقط شعار میدید ادعای تو خالی دارید والله ولی المؤمنین و الله عز وجل حامی همین مؤمنین هست همین مؤمنینی که پیرو ابراهیم هستند الله تعالی از اینها حمایت میکند و تمام دلائل به نفع اینها هست بعد از این الله تعالی چون که از نظر حجت از نظر دلیل چیزی نداشتند اهل کتاب الله تعالی می فرماید که اون اهل کتاب خواهند تمنایشون اینه دوست دارن که شما را گمراه بکنند به همین خاطر همهش دلائلی بیارد که دلائلی برای اثبات شرک برای اثبات مثلا ابن الله بودن عیسی خدا بودن عیسی یا ابن الله بودن عزیر چون اهل کتاب هم یهودند هم نصارا الله تعالی می فرمایند با این استدلالات شما را گمراه نمی کنند خودشون گمراه می اما درک ندارند شعور ندارند و بعد الله تعالی خطاب می که شما اهل کتاب هستید اهل علم هستید مثلا کتاب آسمانی در دست شماست چرا شما کفر می چرا شما تلبیس حق به باطل می شما چرا شما حق را کتمان می حق را مخفی می همه این مطالب هم توحید هم رسالت رسول الله در کتاب شما هست در تعلیمات شما هست چرا اینقدر دین فروشی میکنید چرا خودتون برای اینکه مردم را گمراه کنید به گمراهی رفتید و لذا اینها می چی هستن زجر و سرزنش بر اهل کتاب ود طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم دوست دارد گروهی از اهل کتاب گمراهی شما را لو یضلونکم لو مستریه هست ای کم گمراهی ما دوست دارد و ما یضلون الا انفسهم ثمره ازلال زلال خودشون است گمراه نمی کنن مگر خودشون را چرا؟ چون با این دلائل و با این بحث و مباحث جدال بالباطل همینه با جدال بالباطل خودشون از هدایت محروم میشن بر یهودیت خودشون بر نصرانیت خودشون بر کفر و شرک خودشون دارن اصرار میکنن میمانند و ما یضلون الا انفسهم و ما یشعرون اینا در واقع گمراه نمیکنه مگر خودشون رو اما شعور ندارن درک ندارن فهم ندارند با این کار از زلالت خارج نمیشوند هیچ وقت هدایت نصیبشون نمیشه یا اهل الكتاب این زجر دوم است یا اهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله چرا شما کفر میکنید به آیات الله چرا اون آیاتی که در تورات و انجیل هستند که اون آیات بیانگر این هستند که اسلام حق است ان الدین عند الله الاسلام وانتم تشهدون تشاهدون ذلك این را شما در کتاب خودتون هم مشاهده میکنید که دین اصلی دین آخری دین حقیقی اینه این را میبینید چرا کفر میکنید یعنی این برایشون در از آیاتش کتابشون واضح بود لما تکفرون بی الله و تشهدون چرا کفر میکنید نسبت به آیات الهی در تورات و انجیل در حالی که شما گواهی میدهید یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق در سوره بقره خدمت شما عرض کرده بودم که بعضی ها تلبیس میکردن بعضی ها کتمان میکردن کسی اگر ادک اطلاعاتی داشت برای او تلبیس خلط حق و باطل و کسی که هیچ اطلاعاتی نداشت برای او کتمان محض میکردن لذا افراد و مخاطبین اونها یا سائلین اونها متفاوت بودن لذا جوابهای اونها هم متفاوت گاهی جوابی که مبنا بر چی بود کتمان بود و گاهی مبنی بر تلبیس بود یا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل چرا خلط میکنید حق را با باطل و تکتمون الحق چرا کتمان میکنید حق را و انتم تعلمون و شما میدانید میدانید دارید تلبیس میکنید داره کتمان میکنید نکنید این هم برای ضرر خودتون هست وقال طائفة من اهل الكتاب دو تا زجر و سرزنش خواهدیم این زجر سوم هست اهل کتاب بیچارها خودشون که در گمراهی ماندن هدایت نشدند و گفتیم چرا هدایت نشدند به دلیل تعصب تعصب همون نام دیگر تکبر است به دلیل تعصب هدایت نشدن اما اینقدر اغدهی بودند که هدایت مسلمانان را هم بر نمیتابیدن تحمل نمیکردند چرا اینها چنان دین داشته باشند اون دین دین حق اون دین کامل دینی که بر همه ادیان غالب میشه دین آخر تا آخر الزمان چرا مال اینها باشه به این خاطر نمیخواستن که مسلمانان هم مسلمان بمانند انواع توطئه انواع تاکتیک ها را به می بردن برای اینکه مسلمانان از دین برگردن مثلا جریانی که در این آیه نوشته شده خلاصه و حاصل این جریان این هست که اینها هر روز می نشستن چیکار بکن. ها بدبین بشند عقیدشون برگردد لذا یه روزی جمعی را فرستادن گفتن شما بروید اونجا به محضر آن حضرت صلی الله علیه وسلم اول روز برید صبح برید اونجا بگید که ما پی بردیم که شما نبی خدا هستید و کتاب شما کتاب خدا است ما ایمان بیاریم همه تون ایمان بیارید مسلمانان خوشحال میشن به شما اعتماد میکنند بعدا آخر روز بر بگید که نه اون چیزی که ما فکر میکردیم این نیست این برخلاف اون چیزی که در کتاب ماست برگردی شاید بقیه که اطراف پیغمبر هستند اونا چکار بکنند برگردند همون کاری که ارز کردم اون پولوس ملعون با مسیحیان کرد اول سرسختترین دشمن مسیحیان بود آخر دید که از این طریق نمیشه روز به روز دین عیسی پیش میره آخر گفت که من در خواب دیدم عیسی را که در مسیر به من آمد پیش من و گفت که چرا با من اینقدر مخالفت میکنی من پیغمبر خداست من به این نتیجه رسیدم عیسی پیغمبر خداست و من اعلام میکنم عالم بزرگی بود از یهودی ها اعلام میکنم که عیسی پیغمبر خداست برای مسیحیان فتح بزرگی بود موفقیت بزرگی بود بعدا اعتماد به او که ایجاد شد کم کم دین عیسی را تحریف کرد عقیده تسلیس را او آورد گفت که نه عیسی فرزند خداست مردم هم چون اعتماد کردن بهش پیروی ازش میکردن میرفتن دنبالش تا اینکه آخر بعد از چند سال این عقیده شرک و عقیده تسلیس و ستا خدایی این تصویب شد و عقیده مشترک همه مسیحیان اعلام شد به این صورت آمد در این لباس آمد و خودش را جازد و دین را دین را تحریف کرد برای ما مسلمانان هم این همین خوابها را دیده بودند عبدالله ابن سبا عبدالله ابن سبا یهودی خیلی چیزها در سر داشت و تلاش کرد که بین مسلمان ها تفریق بکند به چه عنوان به عنوان دین به عنوان اسلام به عنوان ایمان عنوانی که مسلمانان هم تحت تحصیل اون عنوان بودم مثلا یک جمعی را فرستادن در تاریخ سبائیت هست یک جمعی را فرستادن به عنوان محبت پیامبر و اهل بیت پیامبر از این طریق میخواستن بین مسلمانان تفریق ایجاد بکنند و بالاخره الله تعالی ناکام شکر در این آیه هم همین است که اینها اول روز فرستادند و آخر روز برگشتن تا مسلمانان اما الله تعالی آیه نازل فرمود مسلمانان را متنبه کرد امروز اگر شما مستشرقین را قلم به دست های اهل کتاب را یهود و نصارا را ببینید درباره مسلمانان وقتی که می اول اینقدر تعریف میکنند از اسلام از محاسن از رسول الله از خلفا که یک خاننده تحت تاثیر قرار میگیرد چقدر این منصف است چقدر واقع بین هست چقدر از تعصب به دور هست تحت تاثیر قرار میگیره بعدا جلوتر که میری قلمش را میبینی به سمت دیگه میره هی شبهه ایجاد میکنه شک ایجاد میکنه اول اعتماد خاننده را به خود جلب میکند و در آخر نسبت به اسلام تشکیک می کند کم کم اعتماد که حاصل شد نسبت به دین بدبینی ایجاد می کند این کار یهود است از همون ابتدا از کردم در مسیحیت همین کار را کردن در اسلام هم خواستن همین کار را بکنن هنوز هم همین کار را لذا الله مي فرمايت وقال طائفة من أهل الكتاب گروه از أهل الكتاب گفتن آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار ایمان بیاورید به آنچه که نازل شده بر مؤمنین اول روز وکفرو آخره شما برگردید آخر روز لعلهم یرجعون هدف این برنامه این نقشه چی بود لعلهم يرجعون شاید اونها برگردند اونها به شما اعتماد کنه از دینشون برگردند و چی میگفتن این مقوله اهل کتاب است به پیروانشون گفتن ببینید صادقانه ایمان نیاورید ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ایمان نیاورید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 نداره و یهود که بیچاره و دربدر بدر شدن به خاطر تعصب قومی بود الله می فرماید ولا تؤمنوا و الا یهود از همه باسوادتر بودند از همه زرنگتر بودند از همه سرمایدارتر بودند از همه بیشتر به ظاهر لیاقت و استعداد داشتن که از این دین حمایت کند چون حقیقت را میدانست اما الله جل این فضل را نصیب امیین کرد پابرهنه های مکه و مدینه اما یهود محروم هستند اونجا این بدلیل دلیل چی؟ به تعصب تعصب چنان آتشی هست که همه چیز را میخورد الله می فرماید قل ان الهدى هدى الله بگو همانا هدایت هدایت الهی هست ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم این علت مقوله دوم است گویا قائم مقام مفعول له هست به تعبیر مفرد مفعول له هست مقوله دوم چیشون چی بود ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم شما ایمان نیاورید تایید نکنید چرا ان یؤتا احد این که به که داده بشه یکی مثل مهودی تو مثل اون چیزی که به شما داده شده یعنی به محمد داده بشه دین کتابی مثل دین و کتاب شما نه قبول نکنی این حسد بود او یحاجیکم عند ربکم یا اینکه فردا بیاید پیش ربتان بر علیه شما محاجه بکند بر علیه شما استدلال بگیرد نکنید این کار الله تعالی می فرماید قل ان الفضل بید الله به آنان بگوی بیچاره ها فضل به دست الله است یعنی کتاب نبوت اینا به دست الله هستند یعطیه من یشاء والله واسع علیم الله میدهد به هر کسی که والله تعالى واسع است یعنی يعني خزانهش بسیار وسیع است فضلها را که تقسیم میکند به همه میده همه را به یهود نمیده همه را به بنی اسرائیل نمیده به فرزندان بقیه انبیا هم میده یؤتیه من يشاء والله واسع عليم در دربار الله در خزانه خزائن الله وسعت است و خوب میداند مستحق را میشناسد یختص برحمته من یشاء الله اختصاص میدهد با رحمتش هر کسی را که بخواهد هر کسی را که بخواهد الله میده والله ذو الفضل العظیم داره فضل عظیم است ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك الله تعالى در این آیه بیان می فرماید حاصل این آیه اینه که گرچه اهل کتاب دیندار نیستند حسودند در مال هم خیانت می کنند با شما خیلی مشکل دارند اما همه مثل هم نیستند همه مثل هم نیستند اهل کتاب عادل هم داری اهل کتاب با انصاف هم داری مراد از این اهل کتاب چه کسانی هستند ببین الله عزوجل شکور است یعنی قدردان بندگان خودش است یک گروه بسیار اندکی از اهل کتاب ایمان آوردند الله عزوجل اینجا اشاره به اونها میکنه عبدالله ابن سلام بود اسید بود بعضی دیگه بودند بنیامین بود از علمای اونها اینها ایمان آوردند الله تعالی هر جا که اکثر جاها شما دنبال بفرمایید در قرآن کریم اکثر جاها که مذمت یهود است مذمت اهل کتاب است الله تعالی این گروه اندک را که از نظر جمعیت اینا در مقابل اونها چی نبودند قاطبه یهود ایمان نیاوردند ولی الله اینها را جدا می کند که اینها جز اونها حساب نشوند لذا الله می فرماید و من اهل الكتاب من به معنی بعض تبعیض بعضی از اهل کتاب هستند من اونهایی که انتمنه به بقنطار اگر برو اطمینان کنی به اندازه یک خزانه ای یعنی امینش قرار بدی امین یک سرمایه کنزی خزانه ای یؤدیه الیک اینقدر امین است که به تو برمیگرداند عرض کردم مراد از این مؤمنین اهل کتاب است اما و منهم بعضی از زمین ها هستند من انت عمله کسی که اگر تو او به اطمینان بکنی و امینش قرار بده به دینار برای یک دیناری لا یؤدیه الیک او را به تو بر گرداند الا ما دمت علیه قائما مگر اینکه همواره برو بیستی دائما بالا سرش قرار بگیری بده پولم رو بده دینارم رو بده بار بار تا اگه آخر بده چرا اینقدر خائن است چرا اینقدر در مال خیانت میکنه معنیش اینه که ببین کسی که خائن باشه در مال خیانت بکنه در دین هم خیانت میکنه اما اینجا دلیل خیانتشون بر اساس یک عقیده فاسد است ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الامیین سبيل این به سبب این است که آنها گفتند نیست بر ما در امیین سبیلی امیین مردم مکه را میگفتند یا مردم عرب را که غیر اهل کتاب باشند در اونها برای ما سبیلی نیست سبیل یعنی معاخذه یعنی در اکل اموال اونها برای ما هیچ ای نیست خدا به ما اجازه داده هر چه مالشون را میخورید بخورید اما ببینیم ما مسلمانان اینطور نیستیم ما اجازه نداریم اموال غیر مسلمانان راحت حد یک درهمش را حد ضعیف می بکنی خیانت خیانت در دین مطلقا ممنوع است ناجایزه اما اونها چون دینشون این قسمت از خودشون بود خودشون درست میکردن و یقولون علی الله الكذب و هم یعلمون الله میفرماید دروغ بر خدا خودشون هم میدونن که دروغ بلا من اوفا بعهده واتقى الله تعالى می فرماید چرا هر کسی که وفا بکنه به عهدش با عهدش که با خدا بسته واتقى و بترسد از نقض عهد عهد شکنی نکنن هر عهد و پیمانی که با خدا بسته به اون عهد و پیمان پایبند باشد فان الله يحب المتقين این اثر تقوا است نگفت فان الله يحبهم اسم ظاهر به جای زمیر آورد میخواد نمود بفرماید نشان بده که اینها متقین هستند خداوند چینی متقیانی را دوست دارد اما این علماء باغیشون ملاهای دین فروششون اینهایی که هم مغمشون پول هست الله تعالی اونها را سرزنش میفرماید و تخویف اخروی برایشون بیان میکند همین هایی که میگن ليس علينا في الأميين سبيل الله می ان الذين يشترون بعهد الله و ثمنا قليلا همانا آنهایی هايك مي فروشند در مقابل عهد إلهي و پیمانی که با خدا بستن پول اندکی حالا عهد الهی و پیمان الهی چی است عقیده صحیح ایمان توحید این ایمان و توحید را عقیده صحیح فروختند چی خریدند سمن قلیل ثمنا قلیلا یهود و علماء باغیشون نصارا و علماء باغیشون حقیقت را کتمان کردند که توحید باشد و رسالت رسول الله باشد کتمان کردند به خاطر بقای مرجعیت به خاطر درآمدهایی که اونها داشتند لذا درآمد را الله میفرماید ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الاخره اینها هیچ سهمی ندارند نیست سهمی برای اونها در آخرت ولا یکلمهم الله اللہ با اونها کلام نمی فرمائید کلام لین کلام رعفت ولا ينظر اليهم يوم القيامه الله به سوی نظر نمی فرماید روز قیامت نظر شفقت نظر رحمت ولا يزكيهم آنها را از گناهانشان پاک نمی گرداند ولهم عذاب الیم برای اونها عذاب دردناک است یعنی الله عزوجل هیچ سهمی برای اونها نگذاشته برای اونها عذاب بسیار دردناک و علمناک در روز قیامت است این نتیجه دین فروشی هست نتیجه کتمان حق است حالا ببینید مصداق اول یهودی هست و عالم دین فروشی یهودی هست اما اگر امروز کسی این را انجام بده ولون که به نام مسلمان باشه به خاطر درهم و دینار به خاطر دلار به خاطر امتیاز گرفتن از حکومت ها از افراد حقایق را پنهان کند دین حق را به مردم بیان نکند تا از اون طریق از کنم بودجه دریافت کند چیزی بگیرد اون هم مستاقی همین هست لا يكل لا ينظر إليهم يوم القيامة لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة تنهاي مال ملا يهودي نيست وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب الله تعالى خيانه دیگری از يهودي ها بيان مي فرمايد نه تنها اهل الكتاب این خیانت خیانت علمی هست که نسبت به کتاب و عبارت کتاب زبانشون را کج می کند زبان خودشون را کج می این همون تلبیس است و این منهم بعضی از این هستن لفریقا گروهی که یلوون السنتهم یلوون یعنی کج میکنن زبانهاشون را به کتاب یه چیزی دیگه از خود اضافه میکنه لتحسبوه من الكتاب و ما هو من الكتاب تاکه اون را بپنداری از کتاب است اما در واقع از کتاب نیست تعریف است و هو من عند الله وميقول ان این از جانب الله وما هو من عند الله نيس از جانب الله ويقولون على الله الكذبا و هم یعلمون بر الله دروغ میگویند و میدانند دقت بفرمایید من مصداق این را خدمت شما بیان کنه حالا یه مصداقی جا آمده ما کان لبشن ان یؤتیه الله الكتاب اونها میگفتند همون که یلوون هم بالکتاب اینه اونها میگفتند کسانی که مثل مسیحیان آمدند و در تورا در انجیل تحریف ایجاد کردند و مقداری از انجیل و تاریخ انجیل و نسخه های انجیل برای شما عرض کردم که در اناجیلی که در اونها بحث رسالت عیسی بود و توحید خدای عزوجل بود مثل انجیل برناباس اون انجیل ها را همه را سوزاندند اونها را از صحنه خارج کردند همین چهار تا انجیلی که امروز در دست هست اینها را تصویب کردن این نسخه ها اصلی اینها با هم خیلی تفاوت دارند در این انجیل ها چی هست اینه که عیسی علیه صلات و السلام فرزند خداست و خداوند دستور داد که فرزند من این فرزند من هست اینو عبادت کنید این الان چیزی از خود ایجاد کرده لتحسبوه من الکتاب شما فکر کنید کتاب است خدا دستور داد شما اینو عبادت کنید و عیسی علیه صلات السلام را الله عزوجل مقدر کرد برایش صلیب را برایش مسلوب شدن و اعدام شدن را تا اینکه کفاره تمام امتش بشه و پیروانش بشه پس هر کسی که به الوهیت عیسی به ابنیت او ابن خدا بودن او اعتقاد داشته باشد او را شامل میشه این کفاره او هم نجات میابد برای عبد حالا عرض به خدمت شما در میان همین امت بنده قبلا ارز کردم آیاتی که هست این آیات فقط مال علمای اهل کتاب نیست ایبار از شاولی الله برایتون نقل کردن گفتم تمام این فرق باطلی که هستند نمونه هاشون در امت ما حالا خیلی کتاب ها هستند که نوشتن بالخصوص اهل خرافات بریلویه اینات سراحتا می اولیای اولیاء الهی در هر منطقه که هستند وقتی که وفات میکنند ارواح اینها میرن در آسمان ها و با فرشتگان همکاری دارند در مدبرات امور فالمدبرات امرا حتی بعضی ها نوشتن که الارواح المفارقه من الابدان ارواحی که از بدنها چی میشوند جدا میشوند اینها روند جز المدبرات امرا امور عالم را به دستور خدا تدبیر میکنند این چیزی که خدا نگفته از خود ایجاد کردن که شما این را تفسیر کتاب بفهمید و متاسفانه بعضی از مفسرین همین آوردن که اعتبار نداره حالا میگویند که این نفوس چیکار میکنند اینها در عالم میگردن با فرشتگان دور میزنند هر جا که بنده ای از بندگان خدا مشکلی داشته باشد بیشتر در مناطق خودشون در مناطق خودشون هر جا بنده مشکلی داشته باشد نام اونها را بگیرد یا به نام اونها گوسفندی بکشد به نام اونها شربت و شیرینی تقسیم بکند که اون ارواح خوشحال بشند لذا این فرد را مورد توجه قرار میدهند و وقتی که اینو مورد توجه قرار بدهند هرگاه این اون را صدا بزند به دادش میرسند اگر در منطقه خارج از تحت کنترل این اولیا باشد برای این فرد همون جا صدایش را میشنوند برای سفارش میکنند حالا وقتی که این دروغ ها را درست کردند لازمش اینه که به این ارواح صفات خدا هم بدن به همین اولیا و بزرگان باید بگن که اینها هم علم غیب دارند یعنی از هر جا صدایشون زدی میشنوند میبینند و هم اینها قدرت خدایی یعنی بخشی از قدرت به اونها تفویض شده به اونها سپرده شده اینا همه چیزی هستند که داستانند افسانه هستند اما فکر میکنی که تفسیر قرآن است لتحسبوه من کتاب لذا اون چیزی که در رابطه با گذشتگان و مشرکان گذشته مشرکان اهل کتاب یهود و نصارا ما در قرآن میخانیم اگر بررسی بکنیم در این امت هم نظائرش وجود دارد الله فرماید و ان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب همانا از اینها یک گروهی هستند که کج میکنن زبانشون را نسبت به کتاب لتحسبوه من الکتاب تا بپنداری اون را از کتاب و ما هو من الکتاب در واقع اون از کتاب نیست ويقولون هو من عند الله ميغوين این از الله وما هو من عند الله اما درواق واقع الجانب الله نيس ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ميغوين بر الله دروغ را در حالی ما كان لبشر هلا یکی از اون موارد این دروغ نصارا بود نصارای نجران میگفتند که خود عیسی در انجیل هست خود عیسی گفته که من عبادت کنید و از من استمداد بطلبید الله تعالی جواب میده این افترا بر انبیا است ما کان لبشر ان یؤتیه الله الكتاب والحکم والنبوه برای هیچ بشری سزاوار نیست इनकी बिदात अल्लाह बे ओ किताब बे दे बे ओ हुक्म बे दे हिकमत बे दे बे ओ नबुवत बे दे सुम्मा यकूल लिन्नास सिपस बगुयद बे मर्दम ए मर्दम कूनो इबादल्ली मिन दूनिल्लाह शुमा बंदगान मन बाशिद बजुज अल्लाह बियाइद मनो इबादत कुनी هیچ بشری اینو نمیگه بالخصوص بشری که خدا به او حکمت و دانایی داده کتاب و تعلیم داده ولکن کونو ربانیین اما او چی میگوید ولیکن یقول او چنین میگوید کونو ربانیین شما ربانی باشید شما با خدا باشید شما بیاید و پیرو خدا باشید بنده خدا باشید بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون اینا مقتضیات خدا خدای بودن هست به سبب اینکه شما کتاب تعلیم میدهید شما بی سواد نیستید و بما کنتم تدرسون به سبب اینکه شما کتاب خدا را میخوانید و فرا ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا شما را امر نمی کند اینکه شما ملائکه را خدا هیچ وقت نمیگه چنین چیزی اگر در کتاب باشد معنیش اینه که خدا گفته خدا امر نمی کند اینکه شما بگیرید ملائکه را و نبیین را ارباب آیا امرکم بالکفر بعد انتم مسلمون آیا این پیغمبر شما را امر به کفر میکند سزاوار نیست برای اون ما کان لبشرین یعنی که این که شما را امر بکند که نبی انبیا را ملائکه را شما رب بگیرید آیا بعد از اینکه شما اسلام آوردید شما ایمان آوردید شما رو به کفر وادار نه چنین چیزی نیست و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه توجه داشته باشید در اینجا الله عزوجل ترغیب میده همین اهل کتاب را به اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه الله تعالی از یک میثاق سخن میفرماید از یک پیمان ببین یک پیمانی هست که خداوند از همه ما ها گرفته برای اینکه فقط خدا را عبادت کنیم در عبادت با او شریک نسازیم این پیمان در عالم ارواح هست اما از این آیه معلوم میشه که علاوه از این پیمان از انبیا یک پیمان خصوصی و جداگانه حالا این پیمان که گرفته شده در این رابطه اهل تفسیر متفاوت میفرمایند بعضی میگویند که در همون زمانی که پیمان از همه ارواح گرفته شد ارواح انبیا جداگانه از اونها یه پیمان دیگه گرفته شد به اون انبیا الله فرمود که ای انبیا من شما را به عنوان نبی میفرستم در دنیا روی زمین اما بعد از شما یک نبی میاد تو نبی خاطر اون نبی که آمد و اگر شما بودید شما همه به او ایمان بیاورید و بعد از اونها اقرار گرفت اقرار میکنید به عهد من پایبند هستید اونا گفتن قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين بس گواه باشید خب این یک قول است بعضی میگوین نه این پیمان را الله عزوجل در زمان بعثتشون در دنیا گرفته هر پیغمبری را که خدا مبعوث کرد همون زمان برای نبی خاتم پیمان گرفت لذا هر پیغمبری وظیفهش است اگر در زمان نبی خاتم بود باید بیاید ایمان بیاورد نصرت بکرد در همه معرکه ها در همه غزوات همراهی داشته باشد پیغمبران این پیمان را بست ولی هیچ پیغمبری در زمان رسول الله نبود پس معنای این پیمان چیه؟ معنای این پیمان این هست که از انبیا گرفته ولی مراد امتهای اونها هستند موسی عهد بست ولی حالا که موسی نیست شما پیروان موسی عیسی عهد بست ابراهیم عهد بست اسحاق یعقوب حالا شما اولاد اونها شما فرزندان اونها شما پیروان اونها شما مدعیان اطاعت از اونها شما باید بیایید پس این پیمان در واقع برای چی بود برای اتباع پیروان اونها این یک مسئله که از این آیه برداشت میشه یه مسئله دیگری را بعضی از بزرگوار خصوصا شیخ ما استاد ما مولانا جاجروی رحمت الله علیه اینجا این بحث را میفرمودن استدلال میگرفتن از این آیه اون استدلال این است ببینید بعضی از مردم حتی بعضی از علما تو کتابهایشون نوشتند که بعضی از پیغمبران هنوز حیات دارند به حیات دنیوی مثلا درباره خضر علیه السلام معروف است که ایشون در دریاها هست و درباره الیاس هست که ایشون در جنگل ها و بیابان هست این دوتا پیغمبر را میگند که این دوتا پیغمبر موت بر اینها نیامده آخر موت میاد اینها حیات دارند یک گروهی این اعتقاد را دارند و ما معتقدیم این مسئله نادرست است خب حالا کسانی که اینو میگویند استدلالشون از جاست که میگویم در هیچ جایی نیامده که اینها وفات کردند دفن شدند ما به اونها میگیم که نسبت به خیلی پیامبران دیگر هم در هیچ جایی نیامده ما خبر نداریم فلان پیغمبر کجا وفات کرد کی دفنش کرد کی جنازه خواند ندانستن ما دلیلی بر نبودن و مسئله نیست و دیگه میگویند که خیلی اوقات بوده مردم ملاقات کردند مثلا خزر را بیشتر مردم ملاقات کردند حالا یا کسانی که این ادعا را میکنن بستگی داره چه کسی ادعا میکنه کسانی که ادعا میکنند اونها ادعایشون واقعی نیست نادرسته یعنی دروغه یا اگر کسانی که انسانهای صادقی اگر ادعا کردند اون صورت مثالی بوده نه اینکه خودش بوده گاهی اینطور هم میشه رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که این وادی کدوم وادی هست میگه که این فلان وادی وادی هر شهر هست میگه من موسی را میبینم که داره به سمت بیت الله میره یا یونس ابن مطفع را میبینم که داره لبه برای تواف میره من حضرت دیدن نه صورت مثالی بودن که به رسول الله صلی الله علیه وسلم نشان داده شدن در خواب یا در بیداری هم بحثی در حدیث است پس معنی این نیست که اونا حتما حیات داشتن زنده بودن حالا دلیل وفاتشون چیه؟ شما که میگید دلیل وفات کردند دلیل وفاتشون اینه که اگر پیغمبری زنده باشد در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم بر اساس این پیمان باید بیاید بحضر رسول الله ایمان و نصرت بکند در جنگ بدر همراه بشه در جنگ احد همراه بشه در احزاب همراه بشه در فتح مکه آیا اینها آمدند هیچ کسی از آمدن اینها نگفته بنابراین ما معتقدیم همه این انبیاء وفات کردند چرا عیسی علیه السلام در آسمان ها هست و عیسی علیه السلام در فتنه های آخر زمان الله عزوجل می آورد او را می آید اینجا دجال را می کشد از بین می برد و عیسی علیه السلام بر طریق و روش آن حضرت صلی الله علیه وسلم گویا همون ایمان است نماز می خاند پشت سر امام اون زمان اقتدام می کند بنابراین پیغمبری که باشد این کار را میکنه ولی بقیه پیغمبران حضور اصلا در دنیا تشریف ندارن الله میفرماید و اذ اخذ الله میثاق النبیین زمانی که الله عز وجل این ترغیب است به اتباع رسول الله زمانی که الله پیمان گرفت از انبیا لما آتیتکم من کتاب و حکمه این تشریح میثاق است به دلیل آنچه که من بشما دادم کتاب و حکمت ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم سپس آمد پیش شما یک رسولی یعنی می آید می آید که تصدیق کننده کتاب های شماست لما معكم من کتب السماویه پس هرگاه که این پیغمبر آمد لتؤمنن به ولتنصرن حتما حتما به او ایمان بیاورید استهدل و حتما او را یاری کنید با جوارح او را کمک کنید بعد الله تعالی برای احتمام این پیمان از اون انبیاء اقرار گرفت قال اقررتم و اخذتم على ذلكم اصری اصر به معنی عهد است آیا اقرار میکنید اقرار کردید و گرفتید بر این با من عهد یعنی با من عهد بستید قالوا اقررنا آنها میگن چرا ما اقرار کردیم قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين پس گواه باشید من رب هم گواهم که شما با من این عهد را بستید بر اساس همون گواهی الله تعالی در قرآن مجید ذکر کردند و گویا گواهی دادند فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله عز وجل می فرماید با توجه به این پیمان هر کسی که اعراض کند روی گردانی کند پشت بدهد بعد از این میثاق حالا چه پیرو موسی باشد چه پیرو عیسی باشد چه پیرو ابراهیم باشد چون که عرض کردم هدف از این پیمان ایمان پیروانشون هستند هر کسی که اعراض کند روی بگرداند فاولائک هم الفاسقون این ثمر تولی هست این قشت این گروه اینها فاسقون هستند اینها از دین خارج شدند اینها از اطاعت پروردگار خارج شدند اهل فسق اینها نامیده می شوند آیات گذشته بعد از جواب شبهات و توطئه هایی که اهل کتاب برای گمراه کردن مردم داشتند بیان شدند الله تعالی پیمانی را و میساقی را یاد فرمودند که این پیمان از همه انبیا گرفته شده مبنی بر اینکه به آخرین پیامبر الله که در این دنیا میفرسته ایمان بیاورند و فرمودند که هر کسی که تولی داشته باشد اعراض داشته باشد اون از دین خارج است کن و فرمان خدا خارج است و اولئک هم الفاسقون معنیش امینه اما در ادامه آیات بیان میفرماید که این پیامبر مگر چه دینی را آورده که شما ابا می کنید چه آینی را با خود همراه آورده که شما انکار می کنید آن چیزی که این پیامبر با خودش آورده به عنوان هدیه برای شما انسانهای آخر زمان چیزی هست که همه انبیا داشتند اسلام اسلام یعنی کاملا تسلیم برای یک معبود اسلام یعنی اخلاص برای الله دین همه انبیاء الهی بوده همه انبیایی که اینجا اسمشون برده میشه و اونهایی که اسمشون برده نمیشه همه همین دین را داشتن پس این یه چیز جدیدی نیست که شما وحشت دارید شما انکار دارید این اون چیزی هست که کسانی را که شما ارادت دارید به اونها پدران شما هستند به عنوان افتخار اسمایشون را ذکر می ابراهیم اسحاق یعقوب همه اونها بر همین بودند همه اونها گفتن و نحن له مسلمون پس دین همه انبیاء الهی اسلام بوده و قبلا خدمت شما عرض کردم که حنیف مسلما مسلم یعنی چی یعنی و ما کان من مشرکین یعنی شرک نکردن اون چیزی که الله میخواد از بندگانش امینه الله میفرماد غیر دین الله یبغون آیا غیر دین الهی را میخواهند و این دین که دین اسلام ارز کردن نه تنها مخلوقات زمینی بلکه مخلوقات آسمانی هم بر همین هستند یعنی فرشته ها بقیه خلایق اونها هم چی؟ اونها هم در اونها اطاعت است تسلیم است توحید است یکتاپرستی هست وله اسلم من فی السماوات والارض فقط و فقط برای الله تسلیم شده تمام آن مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین هستند طوعا و اما بعضی توعن و بعضی کرهن یعنی بعضی با اختیار بعضی بدون اختیار حالا توعن و کرهن به چه معنا اگر در رابطه با غیر انسان ها باشه که خب ما قبلا خواندیم نمونه اشرا که الله تعالی به زمین و آسمان فرمود که شما توعن اطاعت میکنید یا کرهن قال اطاعتینا طائعین منظور اینه که اختیار از اونها سلبه بسیاری هستن که الله را اطاعت میکنن با اختیار بسیاری هستن که این اختیار از اونها سلب شده مثل زمین و آسمان و جمادات و اشجار و غیره اما درباره انسان ها و درباره اونهایی که اختیار دارند حالا کفار چطور همه تسلیمند میفرمایند که طوعا کالمسلمون ینقادون لحکم لحکم تشریعی اما کرهن مثل کفار که ینقادون لحکم تکوینی یعنی اونها هم تابع حکم تکوینی الله هستند اون چیزی که در این گیتی اتفاق میفته در این دنیا اتفاق میفته خواهی نخواهی اونها چی؟ تابع هستند اگر برای اونها خوشی بیاد خود بخود اگر اگر غم بیاد خود بخود بالاخره هر چیزی که اتفاقی که الله بیاورد اونها تسلیم اون اتفاق هستند اون پدیده هستند به این معنی هست و الیه یرجعون فقط و فقط به سوی او برگردانده می شوند همه مخلوقات مکلفین لذا الله تعالی فرمائے نه تنها زمینی ها بلکه آسمانی ها هم اسلم له تسلیم او هستند بسیاری طوعا و بسیاری کرهن قل آمنا بالله حالا ببین خلاصه اسلام اینه خلاصه اون اسلامی که الله دستور میده که شما یهود هم بیایید ایمان بیاورید شما مسیحیان هم بیاید ایمان بیاورید اینه قل آمنا بالله وما انزل علینا بگو ما ایمان فقط داریم به الله ایمان به الله یعنی به توحید الله وما انزل علینا آنچه که نازل شده یعنی از قرآن بر ما و ما انزل على ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کتاب ها صحیفه ها وحی که بر این انبیا آمده و ما اوتی موسی و عیسی بالخصوص این تخصیص بعد از تعمیم است چون بیشتر پیروان این دو تا پیامبر مخاطب بودند و ما اوتی موسی و عیسی آنچه که داده شده به موسی و عیسی از کتاب و از معجزات و النبیون بربهم و بقیه انبیا جانب ربشان ما به همه ایمان داریم لا نفرق بین احد منهم بین هیچ ما تفریق ایجاد نمی کنیم از چه جهت قبلا گفتیم از جهت, از جهت ایمان یعنی تکذیب و تصدیق آنگونه که یهود و نصارا انجام دادند بعضی را تصدیق میکنن بعضی را تکذیب تورات را تصدیق انجیل را تکذیب انجیل و تورات را تصدیق قرآن را تکذیب نه ما این کار را نمی کنیم تفریق قائل نیستیم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون این جمله مقصودی است فقط و فقط تسلیم یک ذات یک رب و نحن له مسلمون یعنی مخلصون له فی العبادت عبادت را فقط برای او انجام می ومن يبتغ غير الإسلام دينا حالا الله تعالى بعد از اینکه اسلام را روشن فرمودند سرزنش میفرمند عتاب همراه با تخویف اخروی ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل من هر کسی غیر الاسلام دینی را به طلب و دنبال کند هرگز قبول نمیشه و هو فی الاخره من الخاسرین در آخرت هم از بندگان زیانکار است از انسانهای زیانکار است حالا الله عزوجل در ادامه بیان فرماید، بعد از اینکه دعوت دادند هم به سوی توحید و هم بیان فرمودند که این دین دین اسلام دین همه انبیاء الهی بوده همه تسلیم پروردگار خالص برای خدا عبادت کرده حالا اهل کتاب چرا ایمان نمی آورند خداوند می فرمه اینا اناد دارند اینا قابل هدایت نیست کیف یهد الله قوما این قوم را خداوند چطور هدایت میده یعنی اینا مهر جباریت خوردن اناد دارند به این خاطر هدایت نصیبشون نمیشه چرا؟ چون که ابتدا ایمان آوردند اما بعدا ایمان آوردن چگونه؟ چون که در کتابهای اونها این مجده آمده بود آخرین پیامبر مبعوث میشه فلان منطقه این مجده آمده بود اونها ایمان آورده بود وقتی به تورات ایمان داشتن به انجیل ایمان داشتن یعنی به پیغمبر خدا هم ایمان آورده بودند اما وقتی که آمد به دلایلی که قبلا گفت ذکر شده همون اناد و تعصب کفر کردند حالا کسی که ان الذين امنوا ثم كفروا شما قبلا خاندید خداوند اونها را توفیق هدایت نمیده اینها همونها هستند لذا الله تعالی برای اینها عذاب ابدی و سرمدی را ذکر میفرماید بعض هم میفرماید مگر کسانی که توبه بکنند توبه محل توبه هم همینجا در دنیا است اما اگر بخواهند در قیامت توبه بکنند اونجا که کار از کار گذشته اونجا نه توبهشون قبول میشه و نه فدیه چیزی از اونها پذیرفته میشه الله میفرماید کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم چگونه هدایت میفرماید الله قومی را که کفر کردن بعد از ایمانشان و شهدو ان الرسول حق گواهی دادند که رسول حق است چون که ما قبلا هم آیه را خواندیم که حتی به مردم میگفتند و کانوا یستفتحون علی الذین کفروا قبلا بیان میکردم برای کفار که چینی پیغمبری می آید فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به پس قبلا ایمان داشتند گواهی هم میدادند و شهدوا ان الرسول حق گواهی میدادند که این رسول رسول آخر حق است و جاءهم البینات برای اونها بینات حجاج دلائل هم پیششون آمد اما باوجود وجود این حجاج با این دلائل کفر و بعد ایمانه اینا را خدا چطور هدایت بکند والله لا یهدی القوم الظالمی چنین قوم ستمگری را که بر خود ظلم کردن خدا توفیق هدایت نمیده توفیق هدایت ندارند نتیجهش چی میشه؟ نتیجه این ارتداد نتیجه این کفر بعد از ایمان اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین اینها جزایشون اینه که بر آنها لعنت خداست لعنت ملائکه است لعنت همه انسان ها خالدین فیها همیشه در اون لعنت میمانند یعنی همیشه در عذاب خدا لا يخفف عنهم العذاب از اونها عذاب تخفیف داده نمیشه کاسته نمیشه ولا هم ينظرون اونها مهلت هم داده نمیشوند البته مرتدین طائبین استثناء هستند طائبین در دنیا الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا مگر کسانی که توبه بکنن بعد از این و اصلاح بشوند اصلاح ببین ارز کنم که لازمش اینه که اعلام بکنند جبران گذشته بکنند فان الله غفور رحیم همانا خداوند غفور رحیم هست ان الذين كفروا بعد ایمانهم اما کسانی که توبه نکنند مثل این اهل کتاب به اناد خودشون ادامه بدهند ببینیم مصداق تک تک اینها را ان الذين كفروا هم انا كسانك كف کنند يعني اناد بعد ايمانهم بعد از ايمان اولي قبلا ارز کردم اینها به مقیه هم میگفتن منتظر بودن اما بعد از اون ایمان وقتی که این پیامبر آمد اناد کردن تعصب نشان دادن کفر کردن بعدا به این بسنده نکردن توبه نکردن ثم ازداد و کفر کفر افزودند چطور افزودن با جدال بالباطل با جر و بحث کردن با استدلال بر علیه قرآن بر علیه رسول الله این جدال بالباطل است این سبب چی میشه ازدیاد زلالت میشه ازدیاد کفر میشه اون وقت لن تقبل توبتهم هرگز توبهشون قبول نمیشه چرا توبهشون قبول نشه مگر دنیا جای توبه نیست چرا اینجا لن تقبل توبتهم این نتیجه دنیوی جدال بالباطل است یعنی توفیق توبه بهشون نمیرسه در دنیا توفیق توبه بهشون نمیرسه لن تقبل توبتون به این معنی یعنی هرگز قبول نمیشه از اونها توبه ای که توبه بکنند برای اونها هرگز توبه قبول نمیشه و اولائک هم الضالون اینها کسانی هستند که گمراه هستند چون که توبه نکردند پس توفیق توبه برایشون حاصل نشد وقتی که توفیق توبه حاصل نشد خب اینها با حالت کفر میمیرند با حالت کفر بمیرند اونجا اگر برن اونجا که ریالی ندارند بالفرض داشته باشند بالفرض به اندازه پوری زمین طلا داشته باشند الله میفرماید باز هم این از اونها قبول نمیشه ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار همانا آنهایی که کفر کردند و ماتوا و مردن بعد از کفر در حالی که وهم کفار کفرو اول حالت حیات است کفار حالت ممات است یعنی بعد از که در حیات کفر انتخاب کردن با همون کفر مردن فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به هرگز هرگز قبول نمیشه پذیرفته نمیشه از هیچ یک از اونها به اندازه پوری زمین طلا ولو افتدا به ولو اینکه اونها را فدیه بدهند فدیه بده قبول نمیشه اولئك لهم عذاب أليم إنها إن أفراد هستند که برای اونها عذاب دردناک است لهم من ناصرين و برای اینها هیچ نوع یاورانی وجود ندارد پس اینها را کسی شفاعت نمیکنه و ما لهم من ناصرین نفی شفاعت است هیچ کسی جرأت شفاعت برای این کفار را ندارد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون با وجود این همه اناد و تعصب باز هم ترغیب هست ترغیب اهل کتاب به سوی ایمان چطور؟ اینجا در بحث آیه در باب انفاق است این آیه داشته باشید ربطش را عرض میکنم ما قبلا در اول سوره بقره هم خواندیم که مانع ایمان علماء اهل کتاب چی بود یکی حب مال بود و یکی حب پست و مقام اونجا خاندیم که الله تعالی فرمود و اقیم الصلاه و آتوا الزکات ارکعو مع الراکعین یکی دیگه تعصب و تکبر بود اقیم الصلاه علاج چی بود علاج از کنم حب پست و مقام و جاه بود که در نماز همش تواضع است و آتو زکات علاج چی بود حب مال بود ورکعو مع الراکین علاج تکبر بود مثل بقیه مسلمانان عادی حالا اینجا هم مرض اصلی اهل کتاب و علت اصلی ملاهای اهل کتاب محبت مال هست بار بار خواندیم که اینها اگر ایمان می آوردند اون مرجعیت اون درآمد اون مغازه اونها چی می شد؟ بسته می شد به خاطر محبت دنیا اینها آمده نبوده ایمان بیاورد الله تعالی اینجا اونها را ترغیب میده میگه که شما اگر میخواهید به مراتب عالیه بر و نیکی برسید خرچ کنید خرچ کنید هم مال محبوبتون را خرچ کنید لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هرگز هرگز شما بر و ابواب بر را حاصل نمی کنید حقیقت بر را و نیکی را حاصل نمی کنید انسان نیکی نمی شوید حتی که خرج کنید مما تحبون از آن مالی که شما دوستش دارید مما تحبون من نفائس اموالکم و اجلها الیکم بزرگترین مال محبوبترین مال با ارزشترین مال را خرج کنید و ما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم آنچه که خرج کنی از هر مالی الله نسبت به او علیم است یعنی یعنیش یجازی کن الله تعالی به شما پاداش میده لذا راهش اینه که خرج کنید در راه الله عزوجل خب این ترغیب علمای اهل کتاب بود اما قبلا خدمت شما عرض کرده بودم در ابتدای سوره که در این سوره شبهات اهل کتاب جواب داده میشه بیشتر در سوره بقره شبهاتی که از طرف یهود مطرح میشد در سوره آل عمران شبهاتی که از طرف مسیحیان مطرح میشد خب تا به شما هر چی شبهات در رابطه با توحید بود که الله عزوجل درباره یگانگی خودش و اینکه هیچ شریکی ندارد در ذات و صفات و عبادت و الوهیت نه فرزندی دارد نه نایبی دارد خاندی در گذشته حالا شبهاتی و اون شبهاتی که درباره عیسی بود کلمت الله و ابن الله و بدون پدر متولد شدن و روح الله و همه اونها جواب داده شد حالا از این به بعد شبهاتی که در رابطه با رسالت هستند خدمت شما سه تا شبه اونجا عرض کردم یکی اینکه اگر ایشون پیامبر هست چرا مثل بقیه پیغمبران حلال و حرامش یکی نیست بقیه پیغمبران بالخصوص پیغمبران بنی اسرائیل گوشت شطور نمیخوردن ایشون حلال دارن. دوم که اگر پیغمبر است چرا بر قبله اونها نیست که این هر دو تا الله در همین رکوع جواب میده کل طعام کان حل لبنی اسرائیل ان اول بیت وضع للناس الذي ببکه سومی شبه این است که اگر ایشون پیغمبر خداست و بر حق چرا در احد شکست خوردند اون را الله تعالی در دو رکوع بعد جواب میده الله فرماید كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل همه طعام حلال بود برای بنی اسرائیل کدوم حرام است الا ما حرم اسرائیل على نفسه مگر امان که خود اسرائیل خود یعقوب بر خود حرام کرد بر خود حرام کرد جریان از چه قرار است ببین زیرش اگر شما یک کلمه بنویسید بیشتر حل میشه عملا لا اعتقادا یعقوب بر خود حرام کرد عملا حرام کرد یعنی عملا نمیخورد نه اعتقادی این به مشوره اطبا بود به دستور اطبا بود که حضرت یعقوب علیه السلام مریضی داشت ناراحتی داشت که اطباء بهش گفتن شما گوشت شطور نخور یعقوب که نخورد بعدم پیروان یعقوب به طبع یعقوب نخوردند نه اینکه اعتقادا این حرام باشد علامه زمخشری در تفسیر کشاف نوشته اشارت علیه الاطباء به اجتنابه به یعقوب که گفتن نخورد اطباء ففعل وذلك باذن من الله البته اون با اجازه خدا انجام داد پس این تحریم تحریم عملی بود تحریم اعتقادی نبود الا ما حرم اسرائیل على نفسه اونم من قبل ان تنزل التورات اون زمان توراتی نازل نشده بود که بگیم این حکم مال تورات است قبل از اینکه تورات نازل بشه و بعدا خدای تعالی چنین دستور در تورات نداده که حالا چهار هزار پیغمبر هستند یا بیشتر یا کمتر که تورات را تبلیغ میکردن نه همه انبیا بعد از موسی تبلیغ چی کردن؟ تورات تو تورات نیست که بگیم مذهب همه انبیا هست قل به تورات فتلوها این کنتم صادقین بیاورید تورات را بخوانید اگر راست بگید کجای تورات آیه ای هست که شطور حرام بوده چرا دروغ میگویید فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون بعد از این بعد از ظهور کذب شما من بعد ذلك یعنی بعد از ظهور کذب شما هر کسی بازم افترا بگوید افترا ببین کذب دروغ را میگن چه عمدن باشه چه غیر عمدی اما افترا عمدی را میگن دروغ درست کردن ایجاد کردن پس این انسان ظالم هست این افترا هست بعد از اون یعنی بعد از اون که دروغ بودن اون ظاهر شد بازم کسی بگه این دیگه عمدن داره دروغ ایجاد میکنه فمن افترا به این معنی است قل صدق الله یعنی اون چی که شما میگه دروغه اون چی که رب میگه راست است صدق الله الله راست فرموده نه تنها در رابطه با بحث علت و حرمت فی جمیع ما ذکره درباره توحید درباره رسالت صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا شما پیروی کنید از دین ابراهیم که یک سو هست یک سو حنیف است یعنی چه هر جا تفسیرش همین آمده یعنی وما کان من المشرکین ابراهیم مشرک نبود شما هم شرک نکنید بیایید بر این که صبح هم خواندیم مشترک همه ادیان هست بر این بند بشید شرک نکنید خب این در رابطه با چی بود و در رابطه با حلال و حرام بود اما درباره قبله الله تعالی فرماید اولین قبله و اولین بیتی که برای عبادت خدا ساخته شده این بیت هست بیت الله است ان اول بیت وضع للناس اولین بیتی که برای مردم وضع شده یعنی برای عبادت مردم تعیین شده به من تعیین برای عبادت للذی ببکه همین بیتی هست که در مکه هست حالا اسم مکه مکه هم هست بکه هم هست بسیاری از اهل تفسیر نوشتن بکه اینجا آمده مطابق با اون چیزی که در های قدیمی در های گذشته اسمش بکه هست الله تعالی بر اساس اون بکه فرمود اما انا داشته باشید بسیاری از نویسندگان غربی این را رد می کند بنابر گفته مفسر شهیر علامه سیف الله خالد این را رد می میگویند که تاریخ این را نشان نمیدهد تاریخ قدمت بیت المقدس را نشان میدهد بیت المقدس قبل از چی هست قبل از مکه این را به خدمت شما عرض کنم که بر اساس بنای ابراهیم و بنای سلیمان نه ابراهیم و سلیمان بانیان دوم هستند یا بانیان بعدی هستند و الا اگر این را اعتبار بکنیم بازم مکه هزاران سال قبل از بیت المقدس میشه چون که ابراهیم فرزندش اسحاق است اسحاق یعقوب از فرزندش که اون اسرائیل هست و سلیمان یکی از بنی اسرائیل است که هزاران سال بعد از جد بزرگوارش آمد بلکه به اعتبار بنای اول میفرمایند که مورخین متعصب و نویسندگان متعصب غربی قبول ندارند اما در میان همین نویسندگان بسیاری از نویسندگان با انصاف غرب هستند که این آیه قرآن را قبول دارند تسلیم میشن به اینکه بیت مکه بیت اللهی که در مکه هست قدمتش بیشتر است از بیت اللهی که در از بیت المقدس قدیمی تر است و خدمتش به کجا برمیگردد من قبلا خدمت شما عرض کردم در این باب یک حدیثی داریم که از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیدن که قدیمی ترین خانه که برای عبادت الله ساخته شده چی هست اولین فرمودن که کعبه شریف هست و بعد از اون فرمودن بیت المقدس است و پرسیدن که بین اینها چقدر فاصله هست فرمودن چهل سال این در حدیث صحیح اما در این حدیث صحیح که این آمده مشخص نکردند که چه کسی بیت الله را ساخته و چه کسی چهل سال بعد بیت المقدس را ساخته اما این هست که بیت الله را آدم علیه السلام در روایت ها دیگه هست بیت الله را اول آدم علیه السلام درست کردند بعد از اینکه به زمین آمدند مرکز زمین در مرکز زمین محلی برای عبادت الله عزوجل که قبله اون عبادت باشد در همین محل که امروز کعبه شریف است آدم علیه السلام درست کرده و عرض به خدمت شما اون بیت المقدس بعدا الان برای اون تصریحی نیست ولی اهل تفسیر میگویند که لابد بعد از اینکه فرزندان آدم علیه صلات و زیاد شدند منتشر شدند به اون بلاد هم رفتند یکی از فرزندان آدم یا خود آدم اون اونجا بعدن بنا کرده با فاصله چهل سال بعد از این و حتی این میآید که بعضی میگن این را فرشتگان ابتدا ساختند بیت الله را زمانی که آدم به زمین آمد فرشتگان درست کردند و اولین اما در زمان سیدنا آدم علیه السلام اما بعدا با حوادث بعدی بالخصوص طوفان سیدنا نوح علیه السلام این بیت از بین رفت آثارش از بین رفت و با زمین یکسان شد و در زمان سیدنا ابراهیم علیه السلام الله وجل دستور دادن برای بنای این بیت به همون قواعد گذشته قواعد زمان آدم و در روایت میاد که ابراهیم وقتی که خواستند مجدد بنا بکنند جبرائیل امین آمدن و خط, کشی کردن یعنی خط کشی معنیش چیه؟ معنیش اینه که به همون آثار گذشته و به همون جای گذشته پس ابراهیم علیه السلام بار دوم درست کردن پس اولین بیتی که برای عبادت الله تعیین شده و قبله خود ابراهیم علیه السلام از این بیت است چرا باید که این پیغمبر به اون قبلت اقتدا بکند جد امجدش که ابراهیم است قبلش همین هست الله می فرمد ان اول بيت وضع للناس عن ابي زر ابو ذر میگه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وزع في الأرض قال المسجد الحرام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة أن بيتي است در مکه اما الله تعالى كانت نشانی برایش بیان فرموده اول مبارکن باعث برکت است الله اینجا برکات گذاشته خیر و برکت است برکاتش چی هست هم برکات مادی هم برکات معنوی شما اونجا یک نماز میخانید به اندازه صد هزار نماز اجر داره برکتی از این بیشتر میخواهید اونجا شما هر عملی انجام میدهید صد هزار برابر اون عمل پاداش دارد و برکات مادی همون که ابراهیم علیه السلام دعا کردن تمام برکات زمین را الله عزوجل اونجا جمع فرموده و هدن و این نشانی دوم هدن للعالمین وسیله هدایت برای همه عالمیان هست الله تعالی در این مسجد و در این کعبه معظمه چنان اثراتی گذاشته که هدایت است اما از میان عالمین اونهایی که هدایت مقدرشون باشه خیلی ها میروند و از اون طرف با هدایت برمیگردند فیه آیات بینات در اون آیات بینات و واضحی هست از سلف از گذشته مقام ابراهیم که از جمله اون آیات مقام ابراهیم هست محلی که ابراهیم علیه صلات و سلام بر اون محل ایستادن اینم یکی از معجزات ابراهیم است و روی سنگ ایستادند این خانه را بنا کردند آثار قدم ابراهیم بر اون سنگ هست امروز هم هست امروز هم هر کسی بره اون مشاهده میکنه آثار قدم را میبینه کی هست که اثر پایش روی سنگ بمانه نمیمانه ولی مال ابراهیم علیه السلام این یک نشانی هست الله گذاشته و دیگه نشانی دیگر و من دخله کان آمنا هر کسی اونجا را داخل میشه آمن هست ایمن هستی حالا ببینید ما در اسلام میگیم که احکام اسلام این طور هست اونجا به هیچ کسی نباید تعرض بشه حتی به دشمن نباید تعرض بشه جنگ نباید صورت بگیره حتی به شکارش به درختش به اون بوته و سبزی و علفش نباید همه اونجا امنیت داره خب بگیم این احکام اسلام اما قبل از اسلام هم طور بود هم امنیت بود بالخصوص بعد از اینکه الله وجل اصحاب فیل را نابود کرد بعد از اون دنیا می لرزید از اشاره به سمت مکه و حتی مردم مکه که خارج می شدن کسی با اونها کار نداشت در امنیت بودند پس و من دخله کان آمنا و دیگه ولله علی الناس حج البیت برای الله است بر مردم قصد این بیت <clears throat> که این بیت را قصد بکنند برای حجت الاسلام برای حج فرضی اما همه مردم نه من استطاع الیه سبیلا هر کسی که استطاعت داشته باشد به سوی استطاعت رفتن حالا <clears throat> ولله علی الناس این ارز کنم که خداوند بر مردم دارد یعنی این بر مردم چی هست؟ همین که به راه حج بروند اما منظور از استطاعت چیه؟ منظور از استطاعت استطاعتی که استطاعت جسمیه توانایی رفتن هست و یکی استطاعت مالیه یعنی کسانی که تحت تکفل این انسان هستند برای مخارج و هزینه های خرد و خوراک اونها از رفتن تا برگشتن هر چقدر طول میکشه به همین اندازه مال داشته باشه که برای اونها هم بذاره و برای به اندازه رفتن و برگشتنش هم مال باشه این اندازه که باشه این استطاعت است و من کفره فإن الله غني عن العالمين الله تعالی میفرم هر کسی که کفر کند مراد از کفر اینجا انکار فرضیت حج هستند و بعضی گفتن مراد از کفر کفران نعمت است یعنی نعمتی که خدا داده رزق فراوان امنیت هست بعض هم اگر انسان ناسپاس باشه خداوند از همه این انسان ها از همه عالمین بینیاز هست الله تعالی نیازی ندارد که شما برای او حجی بکنید قل یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله حالا ببینید پاسخ اهل کتاب داده شد پاسخ یهود و نصارا داده شد هم درباره توحید هم درباره رسالت بعد از این جواب جواب شبهات اونها الله عز وجل درباره اناد این اهل کتاب سخن میفرماید حق را میدونید واقعیت را میدونید اون اشکالی و دغدغه که داشتید اون هم رفت شد باز هم کفر چرا این اناد است قل یا اهل الكتاب لم تكفرون بآیات الله بگو ای اهل کتاب چرا شما کفر میکنید نسبت به آیات الهی والله شهيد على ما تعملون الله گواه است بر آنچه که عمل میکنید فیجازیکم حسب اعمالكم قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله دو تا مرض داشتند یکی زلال یکی ازلال یکی خودشون گمراه بودند یکی دیگران را گمراه میکردند لم تکفرون بآیات الله بیان زلالشون لما تصدون عن سبیل الله بیان ازلالشون هست چطور مردم را از راه خدا باز میدارند و باز داشتند به القاء شبهات به ایجاد شکوک با تاکتیک های متفاوت همین امروز شما خاندید کہ گفتن بے ایک گروہی قال طائفت من اہل الكتاب آمنوا باللذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النار بقرآن ایمان بیاورید اول روز وکفرو آخرہ ارز کردم امروز هم نویسندگانشون می نویسند ابتدا محاسن را می نویسند خوبی ها را می نویسند تا توجه خواننده را جلب بکنن اعتمادش را حاصل بکنن بعد شروع میکنن شک و تردید ایجاد کردن لذا این صد در سبیل الله است در هر زمان اینها هست اما در هر زمانی بر اساس شرایط همون زمان وجود داره پس این خطاب مال یهود اون زمان نیست تمام علماء اهل کتاب چه اون زمان چه این زمان قل یا اهل الكتاب لما تصدون عن سبیل الله بگو ای اهل کتاب چرا باز دارید شما از راه خدا کی را باز دارند من آمن هر کسی که ایمان می هر کسی که میخواد در مسیر حق حرکت کند تبغونها عوجا می طلب شما در اون راه خدا کجی با القای شبهات و انتم شهدا و شما هم میدانید هم گواهید که در تورات هم هست دین حقیقی و اصلی خدا تا آخر الزمان همین دین است شما خودتون هم گواهید وما الله بغافل عما تعملون ای اهل کتاب شما بدانید که الله غافل نیست از اعمال شما فیجازیکم حسب اعمالکم بر اساس این عمل کردها خدا شما را مؤاخذه می کند یا ایها الذين آمنو ببینید معلوم شد که اهل کتاب هم گمراهند هم گمراه کننده هم, هم ضالند و هم مزلند خداوند اونها را تهدید کرد که شما را خدا به این جزای تو میرساند اما حالا خطاب به مؤمنین است که ای مؤمنین شما اگر میخواهید ایمان شما محفوظ بماند اطاعت نکنید شما با اینها ارتباط برگزار نکنید یا ایها الذين آمنو ای کسانی که ایمان آوردید ان تطیعوا فریقا من الذين اوتوا الكتاب اگر شما اطاعت کنید گروهی از کسانی را که کتاب داده شدند همین همین اهل کتابی که القای شبهات میکنند یردوکم بعد ایمانکم کافرین برمیگردان شما را بعد از ایمان شما به کفر برمیگردانند آیا برای کفر راضی هستید بعد از این همه آیات بعد از این همه نشانات و تکفرون و انتم تطلاع علیکم آیات الله چگونه شما کفر می کنید در حالی که شما کسانی هستید که تلاوت میشه بر شما آیات الهی معنی اول کفر چیه؟ آیات الهی معنی دوم کفر و فیکم رسولو و در میان شما رسول خدا هست در میان شما رسول خدا ببین امروز رسول خدا که در میان ما نیست بر اساس این بسیاری گفتن که این آیه اختصاص به اصحابی که در زمان رسول الله بودند هست بالخصوص کسانی که با یهود و نصارا هم رابطه داشتند هم خیشاوندی داشتند هم وصلت داشتند وفيكم رسول والأكثرون على تخصیص هذا هذا الخطاب اصحاب رسول الله أو الأوس والخزرج با في شعبان داشتند. خداوند اونها را تذکر داد از اینها اطاعت نکنید اما بعضی میگویند که این آیه عام هست و منهم من جعله عاما لسائر المؤمنین و جمیل امه آیه عام هست مال همه امت است امروز به من و تو مسلمان هم است که در میان شما هم آیات الهی هست و رسول خداست حالا سوال این است که رسول خدا چگونه هست در میان ما ببینید منظور از رسول خدا ارز کنم سیرت رسول الله است تعلیمات رسول الله هدایت رسول الله ببینید وجود رسول الله و حضور رسول الله به دو صورت است یکی مادی و فیزیکی دوم معنوی امروز اگر رسول الله به صورت مادی در میان ما نیست خودش تشریف ندارد و به ملاقات الله رفته به صورت معنوی هست احادیث رسول الله نیست راهنمایی های رسول الله نیست تعلیمات نیست سیرت نیست هست آثار و شواهد مجموعه زخائر احادیث و هم آیات خدا رسول الله فرمود من ای مردم من میروم ولی دو چیز را میذارم تا زمانی که به این دو شما مقید باشید و پایبند و متمسک گمراه نمیشید لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما اون دوتا چی از کتاب الله و سنت پس سنت رسول الله اگر امروز هست احادیث رسول الله هستند گویا خود رسول الله هست چون رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف آورده بودن برای اینکه همین هدایات و راهنمایی ها را بفرمایند وقتی که تشریف بردند اینها را با خود نبردند اینها را گذاشتن برای ما پس این خطاب اگر عام باشد همه مؤمنین را هم درسته و فیکم رسول از نظر معنوی و من یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم هر کسی که چنگ بزند به خدا به خدا یعنی به ارشادات خدا به تعلیمات الهی به کتاب خدا او راهنمایی شد به سرات مستقیم پس سرات مستقیم در تمسک به تعلیماتی هست که الله برای هدایت ما فرستاده و خلاصش در قرآن و سنت است یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته الله تعالی بعد از این اصول کامیابی و موفقیت را بیان می فرماید الله می فرماید ای مؤمنین اتقوا الله حق تقاته از خدا بترسید حق ترسیدن دیروز ارز کردم در اون آیه شریفه فتقوا الله ما استطعتم و این حق تقاته که ارز کردم این در رابطه با ایمان است درباره اعتقاد است اینجا بحث بحث گمراهی یهود هست ازلال یهود است الله میفرماید که شما به این سمت نروید شما محکم در مسیر ایمان و توحید بمانید لذا اتقوا الله حق تقاته خوف خدا در درون شما باشد حق خوف یعنی چه؟ یعنی که در عقاید کوچکترین عقب نشینی داشته نباشید دوام این ارز کنم که ایجاد تقوا و دوام تقوا هر دوره الله بیان فرموده اتقوا الله حق تقاتی درباره عقاید حق هست درباره توحید است ولا تموتن الا وانتم مسلمون یعنی ببینید یهود و نصارا شما را فریب ندهد با امین حق عقاید حق از این دنیا بروید ولا تموتن دوام موت بر شما نیاید نمیرید الا و انتم مسلمون مگر اینکه شما مسلم باشید مسلمون تفسیر جلالین تفسیر کرده موحدون بس اعتقادا و عملا تا آخر مسلمان بمانید ببینید که فریب یهود و نصارا را نخورید که ان تطیعوا فریقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ایمانکم بس يردوكم بعد إيمانك بأونجا نرسيد شو محكم تعليمات وهدايا إلهية را بچسبید واعتصموا بحبل الله الله عز وجل می فرماید که متمسک بشید محکم بچسبید بحبل الله بالریسمان الهی جميعا همگی ولا تفرقوا با هم دیگه تفرق و اختلاف نکنید این این آیه را این آیه را همیشه ما میخوانیم همه مسلمانان میخوانند آیه بسیار زیبایی است اما با وجود اینکه همه میخوانند این آیه را باز هم چرا وحدت واقعی نیست چون مفهوم این آیه را خوب دقت نمی کنیم بهش عمل نمیکنیم فکر میکنیم که همینطور همه بالاخره بگیم ما وحدت داریم وحدت ایجاب میشه نه اینجا خدای عزوجل یه محوری برای وحدت بیان فرموده حول چی ما جمع بشیم الله فرموده حبل الله محور چی باشد ریسمان الهی باشد ریسمان الهی تفسیرش چیه تفسیر حبل الله اونطوری که علامه ابن جریر میفرماید حبل الله یعنی کتاب الله حبل الله یعنی چی؟ کتاب الله دقت کنی مسئله مهمی دارم عرض میکنم اولا تفسیر حبل الله را از این حدیث عن ابی سعيد الخدری رضی الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء الى الارض حبل الله چیه کتاب الله که از آسمان از از از آسمان آسمان به زمین آمده ریسمانی تا زمین ادامه دارد به این ریسمان وقتی که محکم چنگ به پیش خدا یعنی راه را پیدا پی پس محور برای وحدت الله عزوجل کتاب الله را قرار داد معنی اینه که محور وحدت ما در صورتی وحدت واقعی خواهد بود که همه حول این کتاب بالاخره قرار بگیریم به این کتاب چنگ بزنیم عقایدش را معتقد باشیم به ایمانیاتش مؤمن باشیم به اخلاقش متخلق باشیم به اعمالش عامل باشیم معنی اینه که اگر ما به قرآن عمل کردیم ما میتونیم همه امت واحده باشیم اما بعضی از ما بالاخره قرآن را عقاید را از قرآن بگیریم بعضی از توفنسا بگیریم بعضی از قرآن بگیریم بعضی از فلان کتاب بگیریم اینکه هیچ وقتی وحدت ایجاد نمیشه وحدت زمانی ایجاد میشه که همه حول این محور قرار بگیریم همینه برای خودمون مستمسک قرار بدهیم هر چی که این گفته اون را بر با جان و دل قبول بکنیم خلاف این عمل نکنیم پس این حس وحدت واقعی واعتصموا بحبل الله جمیعا وقتی که به این چنگ زدیم ولا تفرقوا متفرق نشوید و نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء از به خدمت شما که در رابطه با این آیه و شعن ورود و شعن نزولش میگوید که در رابطه با وحدتی که قرآن ایجاد کرد بین اعهاد مسلمین چنان با هم نزدیک شدند به قول مردم شیر و شکر شدند با هم یکی شدند هیچ کسی نمیدانست که اینها با هم جدا هستند و از دو قبیله هستند از دو گروه هستند قبلا اوس و خزرج <coughs> سالهای سال با هم جنگ داشتند و بالخصوص یک جنگشون معروف است یوم بعاث خیلی کشته شد خیلی از همدیگه کشتند و در رابطه با اون یوم بعاث خیلی هم اشعار سروده بودند مطالبی را گفته بودند از به خدمت شما که اشعار جاهلیت هم اوس هم خزرج بیشتر درباره یوم بعث اما بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد اینها را با هم دیگه نزدیک کرد با هم یکی شدن برادر شدن محبت ایجاد کردن یه روزی یک یهودی داشت رد میشد دید اینا با هم نشستند اوس و خزرجی ها با هم چنان میخندند چنان محبت دارند چنان همدیگر را احترام میگذارند که این یهودی سوخت و خیلی برایش سنگین تمام شد پیرمردی بود به نام ابن قیس که این از قبل میدانست سوابق این نه چقدر قبلا دشمن بوده الان چقدر با هم دوست شده لذا تحمل نکرد و رفت یک جوانی را فرستاد و گفت که برو اون جمع اونها اونجا نشسته بین اونها این اشعار را بخون اشعار همون یوم بعاث را که بر علیه دیگه سروده بودن این جوان آمد و این اشعار را سرود این اشعار را خاند و وقتی که این اشعار خاند، عکس نشان داده میشد در مقابل اشعار دیگه خوانده شد از این طرف اشعار دیگه بالاخره همون جاهلیت را یادش را تازه کردند و با هم بالاخره یه مقدار رنجش یعنی پیدا کردن نزدیک بود درگیر بشن کسی به رسول الله خبر داد که اینها دارن با دیگه درگیر میشن رسول الله صلی الله علیه وسلم با جمعی از مهاجرین فورا تشریف آوردن اینجا که تشریف آوردن آن حضرت صلی الله علیه وسلم بسیار ناراحت شدن چهرهشون متغیر شد و آن حضرت فرمود چیزی را که من دفن کردم چرا شما دوباره زندهش میکنید آیا شما چنین نبودید چنان نبودید این آیات اونجا نازل شد انصاری ها متوجه شدن ما اشتباه کردیم در همین جا همدیگر را به آغوش گرفتند و از همدیگه معافیت طلبیدند لذا الله می فرماید وذکروا نعمت الله علیکم یاد کنید نعمت الله را بر شما از کنتم اعداء وقتی که شما بودید دشمن هم دیگر فألف بين قلوبكم الله بوسيلة قرآن بوسيلة اسلام الفت إيجاد کرد بين دلها شما فاصبحتم بنعمته اخوانا پس شما گشتید به نعمت الله با هم برادر شدید و کنتم على شفا حفرت من النار شما بودید بر کناره لبه از آتش بر لبه از خندق آتش چاله از آتش فأنقذكم منها اما الله بوسيله همين اسلام شما بيرون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله تعالى اینگونه بيان میکند آيات را برای شما تا شما هدایت بشید لذا شما اختلاف نکنید و شما با هم برادر بمانید ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف الله تعالى می فرماید که باید گروهی از شما گروهی از شما باشد که یدعون الى الخير ببینید اسباب اسباب بقاء وحدت و بقاء استقلال و بقاء دین را الله تعالی جبر میفرماید اگر میخواهیم دین وحدت استقلال و تعلیمات کتاب و سنت دین حق باقی بماند تنها راهش امر به معروف و نهی از منکر است اینجا الله تعالی فرموده یدعون الى الخیر فراخواندن به سوی خیر اینو بدونید که هر وقتی که امت این وظیفه را ترک بکند خطر بیخ گوش است مثال های بسیار جالب و زیبایی ما داریم در گذشته بعد از حلاکت اقوام گذشته مثلا بعد از طوفان نوح آیا کسی از مشرکین ماند؟ کافر زنده ماند هر کسی که نجات یافت موحد بود ایماندار بود به غیر از ایمانداران کسی دیگه بود نبود اما بعد از اینکه نوح علیه السلام وفات کرد وظیفه امت نبود فورا دوباره شرک آمد دوباره کفر آمد دوباره اختلاف آمد چرا؟ چون امر به معروف و نهی از منکر چی شد ترک شد وقتی که پیغمبران در عهدی عذاب آمد کفر شرک از بین رفت فساد از بین رفت ایمان ماند اهل ایمان ماندند اهل عمل صالح ماندند اما بعد از اینکه امر به معروف و نهی از منکر تعطیل شد درس بسته شد با وفات انبیا دوباره فساد آمد خود به خود فطریه انسان را الله تعالی طوری خلق کرده که به سمت گناه و به سمت فساد فطرتا میره پس اگر امر به معروف و نهی از منکر نباشد خطر است خطر اینکه دوباره کفر بیاد دوباره شد بیاد اختلاف بیاد چند گانگی بیاد چند دستگی بیاد هست به همین خاطر بعد از موضوع وحدت خدای عزوجل برای بقای وحدت و برای بقای این نعمت نعمت چی هست؟ نعمت اسلام را ذکر نه؟ وذکرو نعمت الله علیکم نعمت اسلام نعمت قرآن نعمت دین برای بقای این نعمت الله میفرماد تنها راهش اینه که یک گروهی باشید از شما امر به معروف و نهی لذا الله می فرماید ولتکم منکم امه یدعون الى الخير باید باشن از شما گروهی که فرا بخوانن مردم را به سوی خیر این جهاد به زبان است به لسان است و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و امر بکنن به معروف ببینید معروف به چی میگوید معروف چیزی که در عرف و در عرف او را بد نمیداند منکر اون چیزی را میگن که در عرف او را بد میداند. حالا در عرف اون چیزی خوب هست که از نظر خدا خوب است و در عرف اون چیزی منکر و ناشایست و نامناسب است که از نظر خدا هم ناشایست است ولی متاسفانه گاهی گاهی محیط و ماحول اینقدر خراب میشه جف اینقدر خراب میشه که اون چیزی که از نظر الله عزوجل چی هست از نظر الله تعالی خوب هست گاهی میبینیم محیط اینقدر خراب شده که اون مثلا اون را مسخره میکنن مردم خجالت میکشند به او عمل بکنن مثلا در بسیاری از در بسیاری از مجامع هست که خیلی مردم دوست دارن پایبند شر باشند ظاهرشون را پایبند دین بکنند حیعتشون را لباسشون را شکل و شمایلشون را اما خجالت میکشند یعنی معروف در اون عرف چی شده منکر شده یعنی مردم با اون آشنا هستند مردم میخندند کسی مثلا بیاد نماز بخونه جوانی بیاد نماز بخونه مسخرش میکنن اگر میخواد بخونه خجالت میکشه کسی میخواد که لباس دینداران به بکنه خجالت میکشه اون دیگه بدونید که اون ماحول خیلی خراب شده که معروف و منکر جای خودشون را چی میکنن عوض میکنن اونجا تقلید از کفار مثلا معروف است از افتخارات است و اونجا ارز کنم که کسی لباس آنچنانی بپوشد لباس مثلا خواهر و زن یک لباسی لباسی که اکثر بدنش نمایان باشد اون پسندیده است و اگر لباس با حجاب بپوشد او منکر اون مردم است یعنی مردم با اون ناآشنا است منکر است میگن هر چیزی که برای شما ناشنا باشد عجیب باشد بس اونجا اون, اون و اون جامعه خیلی فاسد شده به اوج فساد رسیده اصل معروف این هست ولی حالا معروف اطلاق میشه به چیزی که از نظر الله پسندیده هست و منکر به چیز اطلاق میشه که از نظر الله ناپسندیده هست لذا باید گروهی باشد یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون الله عزوجل همین گروه را میفرماید رستگاران هستند کسانی که امر به معروف و نهی از منکر میکنند الله میفرماید ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات معلوم میشه که اگر امر به معروف و نهی از منکر نباشد اختلاف درست میشه اما وقتی که امر به معروف و نهی از منکر باشد اختلاف ایجاد نمیشه نباشید مثل کسانی که گروه گروه شدن و اختلاف کردن بعد از اینکه بینات آمد و اولئک لهم عذاب عظیم این گروه برایشان عذاب عظیم هست این عذاب عظیم کی هست یوم تبیض وجوه و تسود وجوه این عذاب عظیم در اون روزی است که بسیاری از چهره ها سفید و بسیاری از چهره ها سیاه است سبحان الله ببینید الله عزوجل در این دنیا ستاری میفرماید شما هر چه عمل بکنید چه عمل نیک چه خدای کرده عمل بد چه صلاح چه فساد به چهره چیزی معلوم نمیشه بالخصوص حالا کسانی که صالح هستند درباره اونها زیاد نماز میخونن سجده میکنن درباره اونها آمده که هم فی وجوههم من اثر السجود یه نوری احساس میشه که این انسان انسان صالحی هست وقتی او را ببینی به یاد خدا میفتی ولی کسانی که گناه میکنند اصلا مشخص از چهرهشون نمیشه اصلا از چهره مشخص نمیشه که این انسان بلا نسبت بلا تشبیه فاسد زناکار شراب خورده گناه کرده سرقت کرده اصلا از چهره هیچ که مشخص این بر میگرده به ستاری الله عزوجل در دنیا ستار است اما در اون دنیا نه از این آیه اینطور معلوم میشه که چهره ها بر اساس اعمالی که در دنیا انجام دادن چهره ها متغیرند یه چهره ای هست که سفید و درخشان معلوم میشه این خیلی خوب عمل کرده یه چهره ای هست که سیاه و بدشک لذا خود به خود از چهره ها میشناسی الله میفرماید برای اینها عذاب عظیم هست عذاب عظیم که هست یومه ظرف برای عذاب عظیم یوم تبیض وجوه روزی که تبیض وجوه بسا چهرها سفید و درخشان هست و تسود وجوه و بسا چهرها سیاه میشه تیره میشه سفید میشه سیاه میشه خودشون میشناسن تمام اهل محشر که این اهل سعادته این اهل شقاوته این سعید این شقیه از کجا میشناسن؟ از چهره میشناسن شما در سوره مبارکه رحمان خاندید یعرف المجرمون به هم از سیما شناخته میشوند از چهره شناخته میشوند الله میفرماید فاما الذين اسودت وجوههم اما آنهایی که هایشون سیاه شده از اونها سوال میشه به اونها گفته میشه یقال لهم به آنان گفته میشه اکفرتم بعد ایمانکم آیا بعد از ایمان به خودش ما کفر کردید فذوق العذاب بما کنتم تکفرون بچشید عذاب را از چهره معلوم میشه کفر کرده بچشید به سبب کفرتان و اما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله أما كسانك که سفيدة ففي رحمة الله در رحمة خداس ببينت انهايك که فرمودند چهرهشون سیاه است در عذاب هستند در مقابل عذاب باید گفته میشد آنهایی که چهرهشون سیاه اه، سفید هستند در بهشت هستند نفرمود در بهشت هستند فرمود ففی رحمت الله چرا چرا بجای اینکه تعبیر به بهشت بفرماید به نعمت بفرماید به رحمت چی کردند ارز کنم که دلیلش اینه علامه آلوسی نوشته بقیه مفسرین هم شبیه این را نوشتن که انسانی که خوب عمل می کند اگر انسان تمام عمرش را تمام عمرش را در طاعت و عبادت سپری بکند در تمام زندگی به سجده بیفتد بازم هر چی که حاصل می با فضل و رحمت خداست با فضل و رحمت خداست و انما عبر عن ذلك بالرحمه ففي رحمه الله فرمود نفرمود ففي جنت الله اشعارا بان المؤمن وان استغرق عمره في طاعه الله تمام عمرش در طاعت خدا بگذارد باز هم فانه لا ینال ما ینال الا برحمت الله تعالی هر چی که بهش میرسد رحمت خداست فضل پروردگار لذا الله می فرماد ففی رحمت الله هم فیها خالدون در اون رحمت همیشه ماندگار تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق إن آيات الزبائي الله هستند که ما تلاوت میکنیم از این آیات راه سعادت و راه شقاوت را شما میتونید تشخیص بدید میتونید پیدا بکنید و ما الله یرید ظلما للعالمین این دفع شبهه است اگر کسی به عذاب گرفتار میشه گرفتاریش به عذاب به دلیل ظلم نیست الله ظلم نمیکنه برای عالمیان گرفتاریش به سبب کرده خودش هست ولله ما فی السماوات و ما فی الارض دلیل عقلی دیگری هست برای اثبات توحید فقط و فقط برای الله است ملکن و خلقن و عبیدن و تصرفن تمام آنچه که در آسمان و زمین هستند مملوک الله مخلوق الله عبید الله در تصرف الله و الله ترجع الامور فقط و فقط به خدا برمیگردند همه امور خب حالا قبل از این ما خاندیم الله تعالی به مؤمنین خطاب فرمود که ای مؤمنین شما نعمت خدا را یاد کنید شما در چه مشکلاتی بودید علی شفا حفرت من النار بودید خدا نجاتتون داد به برکت دین به برکت اسلام برادر با هم دیگه شدید و حالا با دیگه اختلاف نکنید راه حل امر به معروف و نهی از منکر است امر به معروف و نهی از منکر وحدت هم ایجاد میکنه همیشه ماحول دعوت ماحول محبت میشه ماحول دعوت ماحول اکرام میشه و اینجا الله تعالی بیان میفرماید که به همین دلیل شما بهترین امت هم هستید یعنی خیریت ما بهترین بودن ما به دلیل چی هست؟ به دلیل این وظیفه است اگر این چون این وظیفه وظیفه انبیا است بعد از این پیغمبری نمی آید اون وظیفه وظیفه یعنی وظیفه بهترین انسان ها که انبیا باشند به عهده این امته پس این امت هم بهترین امت میشه با وجود این وظیفه اما اگر وظیفه را انجام ندادن این خیریت نصیبشون نمیشه اما میخوام برای شما حکم امر به معروف و نهی از منکر را ذکر کنم عرض بکنم که آیا امر به معروف و نهی از منکر فرض است بعضی گفتن فرض عین است یعنی بر تمام آحاد امت هر کسی به اندازه علمش به اندازه فهمش به اندازه اطلاعاتش باید خیر خیرخواهی بکنه کم بلد است کم راهنمایی کند زیاد بلد است زیاد راهنمایی کنند حداقل زن و فرزند خودش را به اخلاق خوب به نماز به اینکه فقط خدا را عبادت بکنند این وظیفه را باید هر یکی انجام بده پس هر کسی به اندازه دایره توان و حدودش به این خاطر گفتن چون که اینجا الله تعالی میفرماید که کنتم خیر امه تمام امت را میفرماید اما بعضی میگویند که نه این فرض عین نیست فرض کفایه است درست اینجا کنتم خیر امه همه امت گفته شده اما در آیه گذشته است ولتکم منکم من من تبعیض است این یعنی بعضی که انجام بده از دیگران ساقط میشه اگر بعضی از از امت انجام بده فرض که هست ولی فرض کفایه اون وقت خیریت به تمام امت میرسه نه اینکه همون بعضی که انجام میده اونا بهترین هستند نه چون ما همه امت واحده هستیم بعضی از ما انجام میدن گویا بقیه هم انجام دادیم از گردن بقیه هم ساقط شد مثل نماز جنازه اگر اینجا ما دویست نفر هستیم 150 نفر میره انجام میده از گردن این 50 نفر دیگه هم چی شد؟ ساقط شد این هم گویا انجام داده، پس خیریت تنها شامل اون دسته نمیشه شامل همه میشه کنتم خیر امت اخرجت للناس للناس لام لام انتفاس یعنی شما بهترین امت هستید اخرجت به معنی بعثت است شما مبعوث شدید وقتی که در آخر زمان نبی مبعوث شد امتش همچی شد با او للناس برای نفع مردم برای خیر الناس من ينفع الناس برای نفع مردم شما بیرون شدید شما مبعوث شدید تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله اینکه امر کنید تأمرون سیغه از کنم که خبر هست ولی به معنی انشاء هست مزارع هست به معنی امر است امر کنید به معروف و نهی کنید از منکر و تؤمنون بالله خودتون هم عمل کنید ایمان به خدا دیگران را به ایمان دعوت بده خودتون ایمان داشته باشید الله عزوجل فرماید اینجا اهل کتاب را هم ترغیب میده که اهل کتاب بالدعوات شما لبيك بگویند ايمان بیاورند ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم اگر ايمان بیاورند اهل الكتاب این بهتر است برای اونها ایمانشون کامل میشه اما الله میفرماید منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون بعضی از اونها مؤمن هستند عرض کردم الله عز و جل شکرگزار بندگانش همون اندکی که ایمان آوردن هر جا الله از ایمان اونها یاد میکنه منهم المؤمنون بعض ایمان آوردن اما و اکثرهم الفاسقون اکثرشون فاسق هستن حالا که اکثرشون فاسق هستن آسیبی ضرری مشکلی برای ما ایجاد نمی الله می نه اینا فقط در حد حرف بیشتر اینها را توانه حرف گفتن با شما نیست توان جنگیدن در مقابل شما نداره لن یضروکم الا اذا هرگز هرگز به شما ضرر نمیرسانم مگر اذا اذا یعنی از الضرر الیسیر روح المانی نوشته ضرر اندک یعنی در مقابل کل شما مسلمانان نمیتونه شما را از بین ببرن و این یقاتلوکم یولوکم الادبار اگر با شما بجنگند به شما پشت میدهند ثم لا ينصرون سپس اونها یاری نمیشوند اصل اهل کتاب در هر معرکه در هر میدانی که با مسلمانان جنگیدن شکست خوردن حالا در این جنگ های فعلی هم انشاءالله شکست میخورند هنوز ادامه دارد در گذشته نگاه کنید در جریان بنو قینقا بنو نزیر بنو قریزه خیبر بعد از اون جنگ با مسیحیان با رومی ها فتح روم سقوط امپراتوری مسیحیان همه اینها شکست خوردند و بالخصوص زمانی که مؤمنین بر مفاد ایمانی و بر مقتضای ایمان باشند و انتم العلون ان کنتم مؤمنین لذا الله میفرماد و این یقاتلوکم یولوکم الادبار اگر با شما بجنگن به شما پشت میدهند تفسیر کبیر میفرماد و کل هذه الاخبار وقعت همین ها اتفاق افتاد قرآن پیشگویی فرموده محقق شد کما اخبر الله عنها فإن اليهود لم يقاتلوا إلا انهزموا وما أقدموا على محاربة وطلب رياسة إلا خذلوا لذا ثم لا ينصرون السوء الله برای انها هیچ نصرت یاری نیست چون انها به خدا هم پشت دادن و الله تعالی علت این تولی و علت عدم نصرت را بیان میفرماید چون اینها همیشه خلاف دستور خدا بود انبیاء خدا را کشتن همیشه تعدی می تجاوز می کردن ضربت علیهم و اینما ثقفو ذلت برای اونها مهر شده و ثبت شده هر جا که یافته بشوند الا بحبل من الله چرا در دو صورت اونها می توانند که نفسی بکشند یا اینکه خودشون را به مردم بگیرند الا حبل من الله یا اینکه به خدا چنگ بزنند به سمت خدا بیان توبه بکنند از جنایاتشون و حبل من الناس ببینید و حبل من الناس یعنی خودشون را به مردم بگیرند امروز یهود به خدا نگرفته خودش را به خدا نچسبیده به ریسمان الهی نگرفته به ریسمان مردم گرفته نفسی چند روزی میکشد و هم ببینید به چه کسانی متمسک شده یهود و نصارا اصلا با هم دیگه وجه اشتراک ندارن هنوز ما با اونها وجه اشتراک داریم ما پیامبرشون را قبول داریم کتابشون را قبول داریم دینشون را میگیم در زمان خودش دین حق بوده مقدسات اونها مقدسات ما هستند انبیاء اونها را ایمان داریم اما اونا با هم سبحان الله چقدر تفاوت داره یهود امروز به کسی و به کسانی متمسک است که اون کسی را که اونها فرزند خدا و جز خدا و خود خدا میگویند اینا میگویند که نه اون فرزند حرام است علیه بالله چقدر تفاوت شما ببینید اما باوجود این امروز مجبورند به اونها متمسک شدند تا زمانی که حبل من الله نباشد یا حبل من الناس نباشد اینا همینطور ذلیل هستند و ضربت علیهم المسکنه و باؤوا بغضب من الله اینا رجوع کردن به خشمی از جانب الله مغضوب علیهم هستند به همین دلیل و ضربت علیهم المسکنه و ضربت علیهم مسکنه خاری ذلت بر اونها زده شد بعضی میگن مسکنه عند البعض جزیه پرداخت کردن جزیه هست چرا این همه ذلت و مسکنه ذالک بانهم كانوا یکفرون آیات الله در طول تاریخ نگاه کنید اینها بودن که کفر میکردن به آیات الهی دوم ويقتلون الانبياء بغير حق انبياء بنا حق میکشتن بنا حق قبلا خواندیم یعنی يعني از نظر خودشون هم بنا حق بود ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون این به سبب چرا انبیا را کشتن به سبب نافرمانی های دیگر و کانو یعتدون کانو یعتدون موضوع استمراری است یعنی همیشه اینها متجاوز بودن در طول زمان در طول زمان گذشته اینها کارشون تجاوزگری کارشون اعتدا از حد گذشتن بود لذا الله عزوجل میفرماید که به این دلیل خدای عزوجل اینها را همیشه ذلیل و خوار زبون کرده اما باز هم بازم عرض کردم همون تعداد اندکی مثل عبدالله ابن سلام مثل سعلب بن سعید مثل اسید ابن سعید اسد ابن عبید بعضی از یهودی هستن که ایمان آوردن اسامیشون در تفسیرها آمده الله عزوجل اونها را استثناء فرماید که وقتی در دل اونها نگذرد که ما هم همه یهودی بودیم و یهودی هستیم الله می فرماید لیسو سواء برابر نیستن من اهل الكتاب امت قائمت از میان اهل کتاب یک گروهی هست قائمه قائمه یعنی ثابت علی التمسک بالدین الحق بدین حق چنگ زدند یتلون آیات الله آناء الليل اینها تلاوت میکنند آیات الهی را در پاسهای مختلف شب در لحظات مختلف شب و هم یسجدون اینها برای الله سجده میکنند موحدند موحدن مؤمنند یؤمنون بالله والیوم الاخر بیان تصحیح عقیدهشون هست یعنی هم ایمانشون به توحید هم ایمانشون به معاد اون بقیه یهود نه نه به معاد درست ایمان داشتن میگفتن آخرت فقط مال ماست والنبي التوحيد إن نه يؤمنون بالله واليوم الاخر إيمان دارا بخدا وروز آخرت ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مثل بقية مؤمنين مثل بقية امت امر بمعروف ونهي منكر نهی ويسارعون في الخيرات ووصف یسارعون فی اينه و که در کارهای خیر از همدیگه سبقت میگیرند در کارهای خیر در صدقات در امر به معروف در عبادت ها و اولئک من الصالحین الله میفر این ثمر دنیویشون هست و اولئک من الصالحین این گروه از صالحین هستن یعنی مهر صلاح به اینها زده شد اما و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروه هر خیری انجام بدن فلن یکفروه یعنی اون ناسپاسی نمیشه بعضی گفتند که لم یحرمو یعنی از اجر او محروم نمیشوند بقیه که ایمان ندارند هیچ خیری برایشون باقی نمیمانند اما اینها نه از اجرش محروم نمیشوند والله علیم بالمتقین خداوند این متقین را خوب میداند و خوب میشناسد در آیات گذشته بعد از اینکه وظیفه مسلمانان امر به معروف و نهی از منکر بیان شد در رابطه با اذیت و آزار کفار یهود مزاحمت اونها ممانعت اونها فرمودن لن یضروکم الا اذا اونها ضرر و زیان دیگه به شما نمیتوانند برسانند فقط الضرر اليسير که تفسیر عذاب بود اندک مزاحمت اندک زحمتی برای شما ایجاد میکنند ولی شما مسیر خودتون را مسیر دعوت الى الحق را الى الله را ادامه بدهید و در این آیه اولین آیه که تلاوت شد برای کفار تخویف اخروی هست برای مانعین دین و کسانی که جلوگیری می کنند برای اینها تخویف اخروی هست الله تعالی در این تخویف بیان می فرماید که اینها هرچند که حالشون و وضعشون روبراه هست مال زیاد دارند اولاد دارند حزب و پارتی دارند گروه دارند این امکانات این امکانات دنیوی نمیتواند مانع عذاب اونها بشه و این اشکال که مالی که اینها مصرف کردند مالی که اینها در راه خدا یا در هر مسیری اینها انفاق کردند تکلیف اونها چی میشه الله عزوجل در مثالی بیان میفرماید که اون مال هم نتیجه ندارد برای اونها اون مال هم نتیجهش نابودی هست هیچ فایده ای ندارد چون ایمان نیست وقتی که ایمان نباشد هرچه عمل بکند انسان از نظر اخروی برای انسان به جایی نمیرسد ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيء همانا آنهایی که کفر کردند انکار کردند هرگز دف نمی کند یا هرگز فایده نمی بخشد دفع نمی کند از آنان مالهایشون و نه اولادشون از الله یعنی از عذاب خدا چیزی یعنی مال و اولاد نمیتونه عذاب را دفع کند اینها فریب مال نخورند فریب اطرافیان نخورند به دلیل کفر به دلیل شرک به دلیل انکار نبوت و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون این ثمره اخروی هست این افراد مال آتشند اصحاب آتشند و در اون آتش برای یکی دو سال نه هم فیها خالدون ماندگارند همیشه میمانند الله نجات بده اما مثال مالی که خرج کردند در این دنیا حالا به هر که دادند الله میفرماید مثال این مال از نظر بیفایدگی از نظر بی هیچ تاثیری در سرنوشت اونها ندارد مثال این مال مثل این کشتزاری هست که کشتزار متعلق به فرد یا افرادی هست به قومی هست سالها زحمت میکشند کار میکنند تا نتیجهش را ببینند آخر یک باد سوزانی میاد یه طوفانی میاد که آتش را با خودش همراه دارد و تمام کشتزار را می سوزاند اونجا چی میماند خاکستر میماند چیزی دیگه باقی نمیماند اینهایی که مال خرج میکنن ولی چون ایمان ندارند اصل ایمان است چون ایمان ندارند مثال اینها همینه مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنيا، مثل آنچه که خرج میکنن در این زندگی دنیا که مثل ریح فيها صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم مثل بادی هست که در آن سر سر برد شدید اصابت حرث قوم میرسد به کشتزار قومی که ظلم و انفسهم به دلیل کفر شرک بر خود ظلم کرده فاهلکت او را از بین میبرد یا سردی اون را از بین میبرد و تماما خشک میشه یا اینکه ارز کنم در مثال دیگه شما خاندید اعصار فیه نارون فاحترقت طوفانی که آتش با خودش همراه داره و همه چیز را می سوزاند او را هلاک می کند این که عملی داشتند انفاقی داشتند خرجی کردند برای اونها هیچ سودی نداشت هیچ فایده ای نداشت اونها را از عذاب نجات نمیدهد الله میفرماید این به سبب ظلم خودشون هست و ما ظلمهم الله الله بر آنها ظلم نکرد ولیکن کانو انفسهم یظلمون آنها بودند که بر خود خود ظلم میکردند ظلم اصلی شرک کفر عداوت با پیغمبر خداست یا ایها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا حالا الله تعالی بعد از اینکه مثال اونها را بیان فرمود حالا مؤمنین را تذکر میده که با این نوع دشمنان محبت و دوستی صمیمانه داشته نباشید اینجا الله تعالی فرماید لا تتخذوا بطانه من دونکم اصل بطانه آستر را میگویند لباس زیرین را میگویند اون لباسی که از کنم که متصل است با بدن کنایه از صمیمیت هست میگویم بعضی از مسلمانان بودند خاصتا انصار با توجه به اینکه با یهودی ها قرابت داشتند خیشاوندی داشتند در زمان جاهلیت وصلت و خیشاوندی زیاد بود لذا با توجه به اون خیشاوندی قرابت با همدیگه رفت و آمد میکردند به درد همدیگه میخوردند الله جل اینجا از ارتباط مطلقا من نفرمود چون یهودی ها محارب نبودند در این زمان معاهد بودند عهد و پیمان با اونها بود اما الله عزوجل میفرماید آنها را بتانه نگیرید بتانه یعنی صاحب سر اون کسی که اینقدر به تو نزدیک باشه اصل ارز کردم بتانه آستر را میگن لباس پایین که متصل باشد ارز کنم که اینقدر به شما نزدیک باشد که اسرار خودتون را به اونها بگید مسائل خاصت خودتون را به اونها بگید اینطور اونها را صاحب سر و رازدان خود قرار ندهید به خاطر اینکه وقتی که اونها از اسرار شما با خبر باشند لا یعلونکم خبالا در فساد کوتاهی نمی کنند در فساد کوتاهی نمی کنند یعنی سعی می کنند به هر صورتی به شما آسیب برسند اسرار شما را به دیگران به دشمنان سرسختر برسانند توطعه بکنند پس هر مسلمانی این قانون هست هر مسلمانی که در میان مسلمانان است الان اگر با یکی از اغیار از بیگانگان اونهایی که از ما نیستند از نظر دینی با اونها اگر ارتباطاتی داره به خاطر مسلحتی که داره یا مسلحت تجاری هست یا خیشاوندی هست یا سنفی و کاری هست هیچ وقت اسرار را نباید بگه هیچ وقت نباید مسائل خاص را و رازها را به اونها برساند چه بسا دوستی ها هم به همین خاطر است که از درون ما باخبر باشند لذا الله می فرماید مسلمانان را بر حذر می دارد از این نوع سمیمیت سمیمیتی که منجر بشه به اینکه فاش بکنید رازها را برای اونها الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ای مؤمنی شما نگیرید رازدان غیر از خودتان صاحب سر غیر از خودتان یعنی دیگران را رازدان خود قرار ندهید چرا لا یعلونکم خبالا الله چند تا علت بیان فرما. علت اول لا یعلونکم خبالا کوتاهی نمی کنند در شما فساد را یعنی هی اونها سعی میکنند شما را گرفتار فساد و مشکلات بگردانند دوم علت دوم ودو ما عنتم آنها دوست دارند ما عنتم ما ما مستریه هست ای عنتکم که شما در مشقت واقع بشید مشقت واقع شدن شما را به زحمت افتادن شما را دوست دارند سوم علت سوم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر همانا بغض و کینه درونی ظاهر شد از دهان اونها با چی با بشتم و گاهی به شما بد و بیرا میگن گاهی تانه میزنن همین که گاهی از زبانشون صادر میشه این بخشی از اون بغض درونی هست و ما تخفی صدورهم اکبر آنچه که سینه های اونها مخفی میکنند از غیز و از عداوت و دشمنی با شما اون به مراتب بزرگتره به مراتب بیشتر هست لذا الله میفرماید نکنید با اونها دوستی و نگوید به اونها اسرار را قد بینا لكم الآیات ان کنتم تعقلون الله فرماید که ما آیات را برای شما بیان کردیم روشن و واضح گفتیم اگر شما عقل داشته باشید از خردتون کار بگیرید از عقلتون کار بگیرید یعنی اگر از عقل کار بگیرید موالات و دوستی که بر اساس اون اسرار را بگیرید هیچ وقت نمی کنید این کار و علت چارم ببینید شما دلهایتون پاک و صافه علت چهارم اینه اما اونها پر از غیزند ها انتم اولائی تحبونهم خبردار شما اینها این مخاطبین تحبونهم آنان را دوست میدارید ولا يحبونكم اما آنان شما را دوست ندارند آنها شما را دوست ندارند نه ظاهرا نه باطنا و فرق شما اینه و تؤمنون بالکتاب کله شما به همه کتاب ها ایمان داری بالکتاب مراد از کتاب جنس کتاب است کتاب های آسمانی مراد است به همه ایمان دارید اما اونها به کتاب شما ایمان ندارند و اذا لقوكم قالوا آمنا اگر هرگاه اونها شما را ملاقات میکنن میگن ما ایمان داریم ما قبول داریم اما و اذا خلو عضو علیکم الانامل من الغیز هرگاه جدا می شوند تنها می شوند می روند به سمت همدیگر عضو گاز می گیرند این کنایه از شدت غیز است از بس که عصبانی اند گاز می گیرند بر شما انگشتان خودشون را از فرط غیز از بس که عصبانی اند انگشت به دهان می گیرند دانید در هر جای عرف انگشت به دهان گرفتن کنایه از عصبانیت فوق العاده قل موتو بغیظکم به آنها بگوید با این غیظتون بمیرید یعنی به سبب غیظت شما به سبب دشمنی که دارید با ما بمیرید شما یعنی منظور لعنت بر شما ما با شما دوستیم شما تهتون تمام غیظ و دشمنی هست ان الله علیم بذات الصدور ما خبر نداریم از اسرار سینه های شما الله علیم هست همانا الله میداند به راز سینه ها و الله تعالی این علت پنجم بود که شما اونها را دوست دارید به کتاب های اونها هم ایمان دارید ولی اونها با شما اینطور نیستن صادق نیستن شما صادقی شما پاک صاف ولی اونها نیستن و علت ششم ان تمسسکم حسنتون هم علت ششم هست هم نتیجه علت های گذشته نتیجه غیزشون نتیجه درنگیشون که ان تمسسکم حسنتون تسوهم اگر به شما حسنه برسد عرض به خدمت شما منظور فتحی غلبهی نصرتی غنیمتی تسوهم اونها را ناگوار میشه اونها را ناگوار میشه اونها را ناراحت میکند و ان تصبكم سیئه یفرحوا بها اما بشما سيئه سیئه برسد آسیبی ضربه ضربه ضرری یفرحوا بها به اون خوشحال میشوند لذا این اینها با شما بغض دارند اما خب این بغض درونی اونها می طلبت با اینها درگیر بشیم ولی چون که معاهده داریم چون که پیمان داریم و این تصبروا و تتقو لا یضرکم کیدهم شیئا این خیلی مهم هست امروز هم هست امروز دشمن بظاهر محبت می کند به ظاهر اظهار ارادت می کند اما پر غیظ هست پر از عصبانیت هست نمیخواهد اصلا اهل ایمان را اهل توحید را ببیند در مقابل اونها باید چیکار کرد و ان تصبروا و تتقوا همیشه عرض کردم که از قرآن بگیرید این نکته را که صبر بدون عمل صبر بدون نماز صبر بدون ذکر و یاد الله صبر بدون تقوا و خدا ترسی صبر نیست صبر حقیقی اینه که در کنار تحمل رابطه با خدا باشد هر جا فصبر بعد از اون اقیم الصلاة فصبر اذکر ربک بکره و عشیا اینجا هم و ان تصبروا و تتقوا صبر کنید و تقوا را پیش بگیرید خدا ترس باشید شما خلاف نکنید از خدا بترسید اصل صبر اینه لا یضرکم کیدهم شیئا کید اونها توطئه اونها به شما هیچ ضرری نمیرساند ان الله بما یعملون محیط سبحان الله قرآن چگونه زیبا راهنمایی میکند و گویا بر اساس شرایط هر زمان صحبت میفرماید سخن میگوید همانا الله تعالی به همه اعمال شما احاطه می کند احاطه کننده هست اعمال شما را می بیند ذکر و یاد حق شما را نماز و دعا و مناجات شما را تقوا و خدا ترسی شما را لذا شما اینو پیشه بگیرید این راهنمایی الله هست و اذ غدوت من اهلک تبوع المؤمنین اگر از نظر ربط نگاه بکنیم با گذشته همینی که خواندیم ان تمسسکم حسنه تسوهم و ان تصبکم يفرح یفرحوا بها حالا این متعلق به همین ان تصبکم سیئه چون این جریان مربوط به احد است در احد مشکلی پیش آمد خوشحال شدن منافقی یهود منافقی خوشحال شدن و تانه می زدند پس این مربوط به اونجا هم هست مربوط به لا يضركم كيدهم شیئا هم هست درست ضربه خوردید در احد ولی کید اونها هیچ ضرری به شما نمیرسند الله تعالی فرماید و اذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنین در رابطه با احد خاندید شنیدید ولی خلاصه ای ارز بکنم که جنگ بدر که در سال چندم بود دوم هجری بود الله تعالی در جنگ بدر سال دوم هجری 17 رمضان در جنگ بدر مشرکین را شکست داد خار و زبون شدند تمام سنادید کفر و شرک اونجا کشته شدند ابو سفیان که نجات کرد چون اونجا نبود با کاروان بود و از گوشه در رفت سال بعد ابو سفیان به نیت انتقام لشکر بزرگی را جمع کرد لشکر سه هزار نفری بود از مکه راهی شدند و همه امکانات داشتند بعضی از امکانات را که تاریخ ها نوشتند و در تفسیرها هم یادآوری شده عرض می کنم سال سوم بود یعنی یک سال بعد از اون البته اون در رمضان بود این شوال بود شوال سال سوم حرکت کردند آن حضرت صلی الله علیه و سلم مطلع شدند و مشوره کردند که چه کار بکنیم مشوره خود رسول الله صلی الله علیه وسلم همین بود که در مدینه بهتر میتونیم دفاع بکنیم در مدینه ببانیم سنگر ببندیم و اونها که آمدن نزدیک تمام موقعیت به دست ماست بجنگیم اما بسیاری از صحابه بالخصوص جوانها کسانی که احساسات داشتند احساس ایمانی داشتند اینها گفتن که اینکه در خانه بمانیم این کمال نیست بریم بیرون کسی نگوین ترسیدن تو خونهش موندن بریم از مدینه خارج بشیم و اینها بر مشوره خودشون اصرار کردند نظر خود رسول الله همین بود که بمان و اتفاقا نظر بعضی از منافقین هم همین بود چون اونها برای حفاظت شریک بودن مجبور بودن از مدینه دفاع بکنن شهرشون بود عبدالله ابن عبی و همراهان او هم مشوره دادند که از مدینه خارج نشید اما چون اون دسته بیشتر بودند و اصرار داشتند آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود که خارج میشیم لباس پوشیدند لباس جنگی پوشیدند و خارج شدند وقتی که خارج شدند اون جوانها مقداری ناراحت شدند که ما چرا اصرار کردیم رسول الله را مجبور کردیم نکنه که برای ما مشکلی باشه لذا اونها گفتن یا رسول الله ما از نظر خودمون بر میگردیم میریم همون جا مدینه همون طور که شما فرمودید و سنگر میبندیم دفاع میکنیم اما آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود که پیغمبری که زره بپوشد لباس جنگی بپوشد و خارج بشه دوباره بر نمیگردد گردد می حرکت کردن رفتند رفتم به طرف احد و روز بعد شب را در راه ماندن روز بعد به میدان احد رسیدند در میدان احد آن حضرت صلی الله علیه وسلم تمام ترتیبات جنگی را به نحو بسیار مناسب و زیبایی با تدبیر تمام مسائل و احتمالات دادند و تقسیم بندی کردند سنگرهای صحابه را هم درست کردند میمنه و میسره را راست و چپ را هم مشخص کردند پشت سر که احتمال بود از رودخانه بیاند و از پشت سر حمله بکنند برای اونجا هم تدبیر فرمودند یک لشکری را با پنجاه نفر که امیرشون عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه بود اونجا تعیین کردند که شما اینجا بمانید و فرمودند که ما چه پیروز شدیم چه نشدیم به هر صورت شما نیایید شما از کو پایین نیایید شما تا آخر مراقب باشید آن حضرت صلی الله علیه وسلم میدانستند و در این رابطه تجربه هم داشتند و فرمودند که شما از جایتون تکان نخورید بقیه صحابه را همونطور که قرآن میگه برای اونها جای تعیین کردن تبوع المؤمنین به معنای تبوعه به معنای جای دادن سنگر تعیین کردن محل مشخص کردن و این روز هشتم شوال بود سال سوم هجری اما امکاناتی که داشتند تعداد مسلمانان همراه با منافقین هزار نفر بود و تعداد کفار و مشرکین سه هزار نفر بود سه برابر بودند مسلمانان کسانی که زره پوش بودند صد نفر بودند از هزار نفر لباس جنگی داشتند بقیه نداشتند و کل اسبها دو تا اسب بود بقیه شطور بود اما اهل مکه سه هزار نفر بودند هفتصد نفر زره پوش بودند اونها و دویست تا اسب داشتند بقیه شطور داشتند الان ای حال وقتی که آمدند و قرار گرفتند ابتدا اونهایی که تک نفره جنگیدند اونها رفتن جنگیدند و مسلمانان غالب شدند و بعد از اون وقتی که حمله شد در همون حمله اول مسلمانان با یک نیرو و انرژی خاصی حمله کردند در حمله اول تارومار کردند مشرکین را الله عزوجل چنان رعبی دادند مشرکین مشرکین بعضی ها کشته شدند بقیه پا به فرار گذاشتند همه غنائم و اون که داشتند در میدان به جا گذاشتند و خودشون رفتند مسلمانان شروع به جمع کردن کردند و اینهایی که بر کوه بودند اینا گفتند که الله اکبر گفتند جنگ تمام شد پیروز شدیم بریم که از غنیمت عقب نمانیم اما امیرشون اجازه نداد عبدالله بن جبیر رضی الله تعالی گفت نه تا زمانی که رسول الله نفرماید ما نمیر اینا با هم اختلاف کردن اکثریت گفتن نه ما میریم بدون اجازه امیر رفتند از پنجا نفر چهل نفرشون رفت ده نفر اونجا ماندند و بعضی میگن پنج نفر ماندند بالاخره اونها سر مسئولیت خودشون ماندند در همین زمان یک گروه از کفار و مشرکین که میگن 250 نفر بودند و فرمانده اونها خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه بود هنوز ایمان نداشت ایمان نیاورده بود اینها همونطور که آن حضرت پیش بینی کردند از پایین رودخانه رفتند از پشت حمله کردند این تیراندازها کم بودند اینها مبارزه کردند بالاخره اینها را زدند و شهید کردند و از پشت حمله کردند از پشت حمله کردن گروه دیگر دوباره از جلو حمله کردن مسلمانان در حال جمع کردن غنایم بودند غافلگیر شدند و از دو طرف وقتی محاصره شدن مسلمانان تعداد بسیار زیادی شهید شد این رومات، تیراندازان اینجا هم شهید شدن که امیرشون عبدالله بن جبیر بود اون طرف سید الشهدا حمزه شهید شد مصعب بن حمیر شهید شد بزرگان شهید شدند و هفتاد نفر از صحابه شهید شد و از به خدمت شما آن حضرت صلی الله علیه وسلم هم زخمی شدند زیاد هم زخمی شدند تمام بدن مبارک پرخون بود سر مبارک زخمی شد شکست و آخر به طرف کوه رفتم به طرف کوه اود همه داشتن فرار میکردن تا اینکه این شایع را هم کردن که آن حضرت صلی الله علیه وسلم کشته شده وقتی که این شایع کرد اینا همه تاکتیک های دشمن بود این شایع را که کردن بسیاری از مسلمانان نشستند ناراحت شدن بعضی اسلحه انداختن شمشیر گفتن دیگه جنگ کردن چه فایده ای دارد تا اینکه جمع شدن تعدادی اطراف آن حضرت و آن حضرت دستور داد دوباره جمع جمع بشید و حمله بکنیم و وقتی که صحابه را جمع کردند و متوجه شدن رسول الله صلی الله علیه و سلم حیات دارند با یک روحیه جدیدی با قوت بیشتری دوباره حمله کردند این حمله دوم را دیگه لشکر لشکر کفر ترسید و فرار کرد مسلمانان تا یک حدی تعقیب کردند اونا فرار کردند و رفتند لذا این خلاصه جنگ هست وقتی که ها این خدمت شما نگفتم فراموش کردم نکته مهمی بود که وقتی که صفها را بستند و داشتند آمادگی می کردند عبدالله ابن عبی با جمعی از منافقین برگشتند 300 نفرشون برگشتند این اولین ضربه روحی بود برای صحابه که دو گروه دیگر هم نزدیک بود برگردند از هم طائفتان منکم ان تفشلا این دو طایفه همون میمنه و میسره بود بنو سلمه از خزرج بود بنو حارسه از اوس بود اما الله تعالی اینها را کمک کرد و آخر بر نگشتن بالاخره وقتی که اینها برگشتن گفتند که کسی حرف ما را گوش نکرد ما پیشنهاد دادیم که همونجا در مدینه بمانیم پیشنهاد ما را چون این مشوره اونها را قبول نکرده بودن این مشوره خود رسول الله بود ولی بقیه اکثر بودن حضرت به قول بقیه عمل کرد اینها این را بهانه کردند گفتند که این جنگی نیست خودمون را به هلاکت انداختن هست لذا این غداری و خیانت منافقین بود الله میفرماید و اذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنین زمانی که شما صبح کردید من اهلک یعنی از اهلت از کنار اهلت از خانه ام المؤمنین عایشه صبح خارج شدی در حالی که تبوع المؤمنین مؤمنین را جای میدادی برایشون سنگر تعیین میکردی جای میدادی مقاعد للقتال برای نشستن جای جنگ یعنی محل هر یک و سنگر هر یک را تعیین میکردی والله سمیع علیم الله عزوجل همه اقوال رشنواس و از همه احوال آگاه است اذ هم طائفتان منکم ان تفشلا زمانی که قصد کرد دو گروه از شما که این فشل بشن سوس بشن ضعف را در خود نشون قرار بدن این دو طایفه بنو سلمه بود از خزرج بنو حارسه از اوس اما والله ولیهما الله حامی اونها است الله اونها را قوت داد و سستی را نشان ندادن و علی الله فلیتوکل المؤمنون فقط و فقط باید بر الله توکل بکنن مؤمنان و با توکل الله قرار بگیرن در میدان ولقد نصركم الله به در ابتدای این سوره ارز کرده بودم که یکی از اشکالات مسیحیان همین بود و امروز هم این اشکال شاید مطرح بشه دو تا اشکال را شما خواندید اگر پیغمبر خداست چرا گوشت شطور را میخورد مثل بقیه انبیا ترک نمی کند اون جواب دادند دوم اگر پیغمبر خداست چرا به سمت بیت المقدس نماز نمی خاند اون را هم جواب داده ان اول بیت وضع الناس. سومین اگر پیغمبر خداست چرا در احد شکست خوردند الله عزوجل فرماید که اگر برای اون هست در زمانی که جنگ بدر اتفاق افتاد یک سال قبل از احد اون زمان امکانات کمتر بود جمعیت هم کمتر بود ولی خدا نصرتشون داد این را میبینید چرا اون را نمیبینید اگر اینجا شکست خوردن اونجا پیروز شدن اون پیروزی را چرا دلیل نبوت نمیدانید اینجا اگر شکستی بوده ابتدا الله پیروزی داد بعدا به دلیل عملکرد خود جنگجویان هست به دلیل اختلاف با همی هست یعنی این برمیگردد به عمل خودشون و الا الله نصرت فرمودن همان گونه که در دیروز در بدر نصرت فرموده پس این ولقد نصرکم الله بحث بدر آمد در وسط بحث احد هنوز بحث احد تا ادامه دارد بعدا میخوانیم بحث بدر آمد به دلیل اینکه جواب این اشکال بود که میگفتن اگر بر حق بودید در احد شکست خوردید الله تعالی گویم با این جواب فرماید که معیار حق بودن فتح و شکست نیست هر کسی غالب بشه دلیل حق بودنش و هر کسی مغلوب بشه دلیل ناحق بودنش نخیر نیست بلکه تدبیر خود شما هست نصرت الله است ولی تدبیر هم زیاد مهم هست و دیگه اینکه اگر امروز شکست خورده دیروز در بعد ویروس شدید که خیلی ضعیفتر بودید ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله اذله بمن قليله. الله شما را در بدر یاری فرمود در حالی که شما کم بودید فاتقوا الله لعلكم تشکرون پس الله از الله بترسید از الله پروا داشته باشید تا که بندگان شاکری باشید اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم ان يمدكم ربكم این متعلق ولقد نصركم الله است این صحیح همینه که این جریان مال بدر مال احد نیست اذ تقول للمؤمنین وقتی که می تو به مؤمنین علی یکفیکم ان یمدکم آیا کافی نیست شما را اینکه نصرت بفرماید رب شما شما را به سلاست آلاف به سه هزار از ملائکه که منزلین فرود می ببین سه هزار بعدم پنج هزار در سوره انفال است هزار اینها تعرض نیست نه ابتدا گفتند لشکر کفار هزار نفر است لشکر مسلمانان 300 نفر بود الله تعالی فرمود که به الف من الملائکه هزار تا ملائکه میفرسته بعدا گفتن که برای کفار نیروی کمکی میاد اونا سه هزار تا میشن الله تعالی فرمود که شما را کفایت میکنه سه هزار فرشته برای شما بفرستیم و بعدا شایعات دیگری هم شد در رابطه با جمعیت کفار الله تعالی فرمود که پنج هزار فرشته اینا برای تقویت بود همه اینها برای قوت قلب بود و الا الله تعالی بدون فرشتگان هم نصرت میکنه الله میفرماید بلا ان تصبروا یعنی بلا بلا یکفیکم معنیش است یعنی هزار تا شما سه تا کفایت میکنه ولی باز هم ان تصبروا و تتقو اگر صبر کنید و تقوا را پیش بگیرید صبر و تقوا معنادار است ارز کردم و ان تصبروا و تتقو لا یضرکم کیدهم شه باز هم میفرماید ان تصبروا و تتقو دو شرط و کم من فورهم هذا اینها فورا بیایند با اون لشکریان خودشان کم ربکم بخمسة آلاف شما را رب شما یاری میکنه با پنج هزار تا من الملائکت از ملائکه که مصومین مصومین یعنی نشانی شده منش چیه؟ منش یعنی نشانه خاص دارند زره پوش هستند لباس جنگی دارن معنیش اینه مصومین زره پوش با لباس جنگی اما چرا خدای عزوجل ملائکه میفرسته الله میفرماید و ما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به اینها یعنی این ارسال ملائکه را این عدد را الله قرار نداده مگر مجده برای شما و تا اینکه دلهای شما مطمئن بشه این برای اطمینان قلبه برای خوشخبری به شماست و الا نصرت از جانب خداست بدون ملک هم شما را نصرت میفرماید و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم نیست نصرت مگر از جانب الله آن الله که غالب و حکیم هست غالب هست میتونه دشمن را نابود بکنه اما حکیم هست حکمتش در این است که شما را بگه بیاید به میدان حالا آمدن شما به میدان و جهاد شما هزاران منافع داره این حکمت است لیقطع طرفا من الذین کفروا نصرت میفرماید خدا چرا تا که نابود کند بخشی از کفار را قطع کند یعنی چه نابود کند او یکبتهم یا ذلیلشون بکند کبت شما خانده کبیتو کما کبت به معنی سرنگونی است به معنی افتادن هست منظور ذلیل شدن است فینقلبوا خائبین برگردن نامراد ناکام الله میتواند و الله عزوجل این کار را میفرماید خب این در رابطه با بدر بود اما موضوع احد برمیگردیم وقتی که تعدادی را از مسلمانان شهید کردند و تعدادی را ضربه زدند زخمی کردند خود آن حضرت صلی الله علیه و سلم زخمی شدند بدن مبارک پرخون شد لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند جمله معروف هست که کیف یفلح قوم شج نبیهم و کسروا رباعیته این قوم چطور رستگار میشه که سر پیامبرشون را بشکنند و دندانهایش را بشکنند و هو یدعوهم الى الله تعالی در حالی که پیامبر خیرخواهشون است به سوی خدا دعوتشون میده اینها چنین حمله ور میشوند اینها را خدا چطور رستگار میکنه و در بعضی از روایت هاست که آن حضرت میخواستن دعای بد کنن بر علیه اینها که خدا اینها را نابود بکنه الله تعالی من فرمودن الله فرمودند که شما دعا نکنید چون که شما نمیدونید کی از اینها هلاک میشه کی هدایت میشه خیلی از اینها هدایت شدن بعدا لیس لک من الامر شیعون نیست برای شما از امر چیزی امر جهاد منظور این امر کفار منظور هست او یتوب علیهم به معنی اله هست اله ان یتوب علیهم او یعذبهم یعنی در رابطه با اون کفار بر شما چیزی نیست اینکه خداوند به اونها رجوع میکند توبه نصیبشون میکند ایمان نصیبشون میکند یا عذابشون میدن در دنیا و آخرت فانهم ظالمون همان اگر عذاب بده علتش اینه که اونها ظالم هستند پس شما دعا نکنید شما نفرین نکنید ولله ما فی السماوات و ما فی الارض فقط و فقط برای الله است تمام آن تصرفاتی که در زمین و آنچه در آسمان هستند این دلیل عقلی و دال بر قدرت الله یغفر لمن یشاء هر کسی را میبخشد و یعذب من یشاء هر کسی را عذاب میده یعنی بر شرک میمیرد اینها هم اختیارشون مال الله است الله هر چی میخواد والله غفور و رحیم خداوند بخشنده و مهربان است کسی که توبه بکند و به سوی الله رجوع کند ببینید بحث جهاد و بالخصوص جریان احد هنوز ادامه داره بعد از بحث ربا اما در وسط بحث ربا آمد بظاهر هیچ نوع رابطه نیست بین ربا و جهاد و مسئله به صورت جمله معترضه آمده اما بسیاری از مفسرین میفرمایند که نه مسئله ممانعت از ربا تقویت روح جهاد است ممانعت از ربا چی است تقویت روح جهاد است چرا چون که در ربا چیه قرض دادن به برادرش کسی به برادرش قرض میده برادر مسلمان دیگه یعنی قرض میده که فردا سود ازش بگیره کسی که انقدر بخیل است که نمیتونه برادر مسلمانش را مال بده بلا عوض یعنی همینطور مفت بده و بلا عوض به جای خود نمیتونه قرض الحسنه بده که هزار درهم داده همون هزار درهم را بگیره بلا عوض هم نمیتونه بده قرض الحسنه هم نمیتونه بده یعنی بخلش میشه خیلی زیاده او چطور میتونه در جهاد شرکت بکنه قربانی مالی و جانی بده یعنی این انسان از جهاد و از روح جهاد خیلی بدور هست لذا اینجا ترغیب و همدردی با هم نوعان و هم جنسان است الله تعالی می فرماید که شما ربا نخورید معامله ربوی داشته نباشید یا ایها الذين آمنوا لا تأكل الربا اضعافا مضاعفه ای مؤمنین شما نخورید ربا را اضعاف مضاعفه چند برابر اضعاف مضاعفه یعنی چه چند برابر این قید قید احترازی نیست قید اتفاقیه ببینی این معنی این نیست که خیلی اگر ربا سودش بالا بود شما نخورید اگر کم بودش کاری نداره بعضی میگن که چهار درصد کمه وام ازدواج معمولا چند درصده؟ چهار درصده بعضی میگه این کمه وقتی اگر سود باشد چهار درصد نه یک درصد هم رباست هم حرامه حالا اگر کارمزد واقعی باشه و محص فقهی را ما نمی کنیم اینجا کارمزد واقعی باشد خب چیزی دیگه محاسبه بکن کارمزد چقدر هست یعنی همون حق و زحمه کسانی که واسطه بین شما و بانک هستند و از بانک میگیرن به شما میدهند اونها فقط حق و زحمه خود را میگیرند و چیزی سود برای دولت نمیگیرند هر چی که به شما وام میده همون پس میگیره اون چیز دیگه هست اما این که میگن چهار درصد کارمزده این سال چهار درصد آخر به شانزده درصد و به بیس درصد هم میرسه حالا اون مسئله بماند در, در میان عرب چطور رس بود ببینید مثلا صد درهم اگر وام میدادند 20 درصد هم سود بود یک ماهه مثلا میشد 120 درهم یک ماه که تاخیر میشد نمیتوانست اون مدیون بدهد سود میامد دوباره بر رأس المال هم میامد بر سود هم سود میامد. بر صد دوباره سود میامد بعد 20 درهم هم سود می همون کاری که امروز در بعضی بنگاه های معاملاتی انجام میگیرد بعد سود 120 میامد این میشد مثلا 150 بعد سود 150 می آمد تنها سود اون همین میشد اضعافا مضاعفه چند برابر میشد لذا چون در عمل این بود الله تعالی میفرمه لا تأکل الربا اضعافا مضاعفه شما ربا نخوری چند برابر این نیست که اگر دو برابر شو بخوری نه مطلقا هست این مثل اینه یک تفسیری نوشته معنیشی نیست که سود کمتر جایزه مثل این هست که کسی در مسجد نشسته غیبت میکنه حالا شما بهش میگید آقا در مسجد غیبت نکن یعنی خیلی بده معنیشی نیسته نیست که مسجد خارج شدی غیبت برات جایزه حالا اضعاف مضاعفه چون مرسوم بود نخورید معنیش اینه که اگر ضعفش کم بود برابرش کم بود جایزه نه اون هم ناجایزه واتقوا الله این نسخه عمل است واتقوا الله لعلكم تفلحون از خدا بترسید تا اینکه رستگار بشید و الله عزوجل برای رباخار تخویف اخروی بیان فرموده اما واقعا تخویف اخروی اینجا هم بسیار سخته چرا؟ چون الله تعالی میفرمد اون آتشی که مال کافرین است معلوم میشه اصل جهنم مال کافرین است از اون آتش بترس واتقوا النار التي اعدت للكافرين بترسید از آتشی که اعدت للكافرین برای کافرین آماده شده امام ابو حنیفه رحمه الله می فرماید این آیه از میان آیاتی که مسلمان تهدید شده این آیه مخوفترین آیه هست و از همه آیات بیشتر ترساند انسان را به خاطر اینکه انسان را الله تعالی ترساند از اون آتشی که اون آتش مال کافرین هست یعنی در اون آتش کفار میدونی آتش کفار با بقیه آتش ها فرق میکنه یکی از صفات آتش کفار چی هست اینه که کفار در اون آتش مخلد هستند خلود هست لذا كان ابو حنیفه رحمه الله يقول هي اخوف آیه في القرآن حيث اوعد الله المؤمنين بالنار المعده للكافرين ان لم يتقوه في اجتناب محارمه اگر از محرمات اجتناب نکردند اگر از ربا اجتناب نکردند اونها را میبره اون آتشی که اون آتش ماله کافرین است واتقوا النار التي اعدت للكافرين بترسید از اون آتشی که اون آتش آماده شده برای کافرین و اطیع الله والرسول لعلكم ترحمون این تشریح واتقوا الله هست چطور از خدا بترسید و اطیعوا الله والرسول اطاعت کنید الله را و رسول الله را لعلكم ترحمون تا اینکه مورد رحم الله واقع بشید مورد رحم واقع بشید در آخرت وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بشتابید به سوی مغفرتی که از جانب رب شماست مغفرت منظور موجب مغفرت است چه چیزی موجب مغفرت است از عثمان رضی الله تعالی عنہ نورین روایت هست که اون چیزی که موجب مغفرت انسان اخلاص و توحید است و سارعو الى مغفرت من ربکم حالا امام رازی چند قول اینجا آورده قول السيفومي فرمت والثالث أنه الإخلاص وهو قول عثمان بن عفان یعنی مغفرت چیه اخلاص است اخلاص یعنی يعني کار را فقط برای خدا انجام دادن غیر از خدا کسی دیگه مد نظر نباشد همین توحید والثالث انه الاخلاص وهو قول عثمان رضي الله عنه ووجهه دليل الشيء أن المقصود من جميع العبادات الإخلاص كما قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين بس مقصود إخلاص وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بشتابيت به سوی مغفرت یعنی يعني موجب مغفرتی که از جانب ربت شماست و جنت عرضها السماوات والارض و همچنین بشتابید به سوی جنتی که ارض اون آسمان ها و زمین است قبلا تشریح کردیم همه آسمان ها و زمین را کنار هم بذارید به اندازه میشه سبحان الله طولش چقدر است یا یعنی اینکه ارض به معنای فراخنایش گستردگیش اعدت للمتقین مستحقین جنت اینجا بیان اون اعدت للكافرین اینجا اعدت للمتقین ببین تنها مسلمین نمیگوید یه وصف بیشتر متقین کیا هستن متقین ببینید اوصاف متقین الذين ينفقون في السراء والضراء آنهایی هستند که خرج میکنند في السراء والضراء سراء به معنای عرض به خود خدمت شما که خوشی یک معنیش اینه و الضراء در حالت ضرر ابن عباس میگه فی السرائی و الضراء یعنی فی العسر والیسر قال ابن عباس فی العسر والیسر در خوشی و ناخوشی خرج میکنند والکاظمین الغیظ اونهایی هستند که والکاظمین الغیز یعنی فرو فروبرنده چی هستن خشم خودشون هستند العافین عن الناس و مردم را معاف میکنند تقصیرات و مردم را والله یحب المحسنین الله تعالی دوست دارد محسنین احسان کنندگان نیکوکاران را بعضی مفسری میگن در این سه جمله الله تعالی سه مرتبه بیان فرموده چند مرتبه منظور از مرتبه یعنی سه درجه فارسی معمولا سه مرتبه یعنی سه بار به اون معنا نیست سه درجه بیان فرموده اولی اونی که صبرش کمتره والکاظمین الغیظ یعنی وقتی عصبانی میشه فقط خشمش را فرو میبرد هیچی نمیگه نمیزنه تو گوش طرف خشمش را فرو میبره خودش را کنترل میکنه این یک درجه هست دومی نه خشمش را هم فرو میبره میگه معافت کردم والعافین این یک درجه بالاتر این بهتر از اونه والعافین عن الناس سومی اونه که خدا او را دوست داره او نه تنها خشمش را فرو میبره نه تنها او را معاف میکنه بلکه به او احسان میکنه به او چی میکنه ادفع بالتی هی احسن یعنی او بد کرده این بهش احسان میکنه اون بهش عوض خوبی میده عوض بدی نمیده این دیگه خدا دوست داره متوجه شدید پس سه درجه هستن کسانی هستن که در خوشی و ناخوشی خرج میکنه اما اخلاقشون اینه والکاظمین الغیظ غیظ را فرو میبرد این یک والعافین عن الناس عاف میکنن مردم را یعنی تنها خشم فرو نمیبره معافش میکنه اما والله يحب المحسنین اونهایی که باز نیکوکاری میکنند احسان میکنند مزید بر معاف کردن نیکی میکنند اونها را که الله خیلی دوست داره چون همه اینها به خاطر دین هست به خاطر اینکه مردم از دین الهی متأثر بشوند والذین اذا فعلوا خب ببینید شما از صفاتی که در آیه اول گفته شد بعضی شاید اینطور فکر بکنند که حتما این متقین کسانی هستند که مثل معصومین هیچ گناه نمی کنند معصوم هستند نه معصوم نیستند الله می فرمد گناه هم می کنند بر اساس فطرتی که خدا در اونها گذاشته فطرت انسانی اشتباه هم می کنند گناه هم می کنند اما در موقع گناه چه, چه عکس العملی نشان میدند چه کار میکنند به گناه اصرار نمیکنند. کنند فورا توبه میکنند. کنند این تقواست تقوا معنیش این نیست که اصلا انسان اشتباه نکند نه انسانی که معصوم نباشد همیشه اشتباه می کند اما وقتی که اشتباه می کند فورا دست میکشد. فورا خدا را یاد می کند فورا در دلش ترس می آید این تقوا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم کسانی هستند که وقتی که انجام میدهند فاحشه فاحشه قبلا عرض کردم به معنی چیه مطلق گناه به معنی مطلق گناه اینجا گفتند فاحشه گناه کبیره را میگن او ظلمو انفسهم یا بر خود ظلم میکنه یعنی صغیره انجام میده چه کبیره انجام میده چه صغیره امام رازی نوشته الفاحشه هی الكبیره و ظلم النفس هی الصغیره الفاحشه هی الكبیره و ظلم النفس هی الصغیره کسانی هستند که وقتی که گناه بزرگی انجام میدن او ظلمو انفسهم یا گناه کوچیکی انجام میدن ذکر الله فورا الله را یاد میکنن یک لحظه الله هم از دلش خارج نیست از الله غافل نیست الله را که یاد میکنن فاستغفروا فا فای تفریح است معنی فورا نمیگه که انشاءالله آخر رمضان شبهای اعتکاف میرم توبه میکنم نمیگه هر وقتی حج رفتم فاستغفر الله یعنی فورا چی میکند از الله معافی میفرماید فاستغفر الله لذنوبهم هم فاستغفروا لذنوبهم الله را که یاد میکنه فورا مغفرت میطلبن برای گناهانشون و من یغفر الذنوب الا الله این علت است و جمله معترضه کیه که خود گناهان را ببخشه بغیر از الله کسی هست نیست و بعد الله تعالی میفرمه فاستغفر الله معنی فاره گفتم ولی معنی فاره این ولم یسر رو هم تو چی داده توضیح داده فورا عرض کردم فورا مغفرت میطلبه یعنی ولم رو علی ما فعلو بر آنچه که انجام داده اصرار ندارند اصرار ببین دو معنایه یکی اصرار یعنی گناه را دوباره انجام بده به این معنی اینجا نیست چون که ذکر الله باشد دیگه اون گناه را دوباره انجام نمیده گفته اصرار الاسرات هو تسویف الاصرار هو تسویف بالسین هست تسویف از سوف هست به چه معنی و التسویف ان یقول سوف اتوب غدا سوف اتوب غدا ان قریب فردا توبه میکنم رمضان توبه میکنم فلان ماه توبه میکنم سوف اتوب پس لم یسر معنا اینه که توبه را و استغفار را برای فردا و پس فردا نمیندازه فورا فاستغفر الله این معنی است ولم یسروا علی ما فعلوا هم یعلمون و انها خودشون هم میدانند این نوع افراد این نوع متقین وقتی که فورا توبه میکنند از الله معافی میطلبند الله تعالی این بنده بیشتر دوست داره که گناه کرد ولی ترسید از من فورا عقب نشینی کرد الله میفرماید اولئک جزاؤهم مغفرت من ربهم اینها جزایشان پاداششان مغفرت است از جانب ربشان اولی مغفرت یعنی دفع مذرت مغفرت بشه یعنی آسیب و ضرر از تو چی میشه گم میشه دوم و جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها این جلب منفعت است جناتی که جاری است از زیر کاخها و قصورش و درختهاش نارها همیشه در جنات و نعمه اجر العاملین الله جنت را تعریف میکنه فضیلت جنت بسیار زیباست اجر عمل کنندگان قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض حالا الله تعالی هم تسلی میده و هم تخویف دنیوی بیان میفرماید الله میفرماید که قبل از شما سنن گذشته سنن به معنی روش ها ولی اینجا معنیش هست وقائع الامم المكذبه امت هاي که تکذیب کردن واقعات اونها گذشته قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض پس سیر کنید در زمین فانظروا كيف كان عاقبت المكذبين عاقبت و سرانجام تکذیب کنندگان را ببینید هذا بیان للناس هذا اشاره به قرآن است الله می فرماید این قرآن بیان عظیمی بیان تنوین برای تعظیم بیان بزرگی هست برای مردم یعنی در واقع الاشاره الى القرآن در واقع قرآن بیان کننده و نصیحت کننده بزرگی هست برای مردم و هدایت است برای مردم موعظه است برای مردم البته قرآن برای همه هست هدى للناس هست ولی للمتقین اینجا گفته قبلا من خدمت شما عرض کردم که وقتی که آفتاب طلوع بکند کی استفاده می کند کسی که کور و نابینا باشه از روشنی روز استفاده نمی کند کسی که چشمش باز باشد او استفاده می کند لذا کسانی که بخواهند استفاده بکنند متقین مستفیدین من القرآن هستند خب تا اینجا بحث چی آمد در بحث ربا آمد در وسط و الله تعالی بیان فرمود و متقین را توصیف فرمود حالا بر میگردیم به جریان احد عرض کردم که جریان احد هنوز ادامه داره مسلمانان وقتی که در احد شکست خوردند مقداری سرخورده شدند الله عزوجل اینجا تسلی میده عزاهم وسلاهم بما نالهم يوم احد الله تعزیت و تسلیت میگه به اونها به اون چیزی که روز احد پیش آمد من القطر والجراح قتل و زخم وحفهم على قتال عدوهم ونهاهم عن العجز والفشل الله اینجا ترغیب میده که با دشمن آماده باشید برای جنگ با دشمن سوس نشید ترسو نباشید ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. سس نشید غمگین نباشید جوش نزنید وانتم الاعلون شما غالبید شما پیروز میدانید اگر مؤمن باشید اگر مؤمن واقعی باشید به اقتضای ایمان عمل کنید خب اینکه امروز ضربه خوردید این همه تسلی است دیروز شما ضربه زدید دیروز شما ضربه زدید و الله تعالی فرماید در آیه دیگه که شما دو برابر اونا هفتاد تر از شما شهید کردن شما هفتاد تر از اونا کشتید هفتاد تر اسیر کردید شما دو برابر ضربه زدید و الله تعالی فرماید این ایام را ما بین مردم نوبتی گذاشتیم یه روز مال اینهاست یه روز مال هاست این کم قرح قرح به معنی زخم میاد ضربه اگر به شما رسیده ضربه فقط مس قوم قرح مثله به اون قوم یعنی به مشرکین ضربه مثل این رسیده و تلک الایام نداولها بین این ایام ایامی که در این ایام غالبیت و مغلوبیت هست پیروزی و شکست هست دست به دست میکنیم بین مردم تداول به معنی چیه دست به دست روزی به دست این هاست روزی به دست اون هاست وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهدا حکمت اول نداولها بین الناس است حکمت دوم مشخص کردن مؤمنین هست و منافقین هست خالص و ناخالص هست و تعدادی را الله میخواد حکمت دیگر اینه که تعداد را الله میخواد که درجه شهادت بهشون بده از میان شما تعداد شهید بگیره هر کار الله با حکمت است الله میفرماید وتلك الایام نداولها بین الناس این ایام را ما دست به دست میکنیم بین مردم وليعلم الله الذين آمنوا منكم قبلا خدمت شما گفتیم لیعلم لیعلم الله معنیش این نیست خدا بداند خدا که از قبل میداند عالم الغیب است علم الله به معنی ظهور است ظاهر کنند مشخص کنند ولیعلم الله الذين آمنوا تا مشخص کند الله عز وجل آنهایی را که ایمان آوردن و یتخذ منکم شهدا و تا اینکه الله بگیرد از شما شهیدانی والله لا يحب الظالمين اما شهید که شما بگیم معنیش این نیست که اونها را که ظلم کردند اونها را شهید کردن الله دوست داره ظالم را هم الله دوست نداره وليمحص الله الذين آمنوا و تا که خالص بگرداند الله عزوجل آنهایی را که ایمان آوردند یعنی خالص را از خالص مؤمن را از منافق جدا کند و یمحق و کافرین را الله نابود بود اینا همه علت ها هستند پنج علت اینجا بیان شد علت اول تلك الايام نداول بین الناس دوم وليعلم الله الذين آمنوا سوم ويتخذ منكم شهداء و وليمحص الله پنجم ويمحق الكافرين ام حسبت ان تدخل الجنه این علت و حکمت ششم است الله میخواد امتحان بکنه بیازماید ورود به بهشت رایگان نیست ام حسبتم ان تدخلوا الجنه یعنی آیا میپندارید که به بهش داخل میشوید ولما يعلم الله الذين جاهدوا هنوز مشخص نکرده معنیش نیست هنوز نمیداند الیاذ بالله به معنی الله میداند مشخص نکرده ظاهر نکرده که همگان بدانند و ببینند هنوز مشخص نکرده الله تعالی آنهایی را که جاهدوا منکم جهاد کردن از شما و یعلم الصابرین و هنوز معین نکرده صابرین در جنگ را و بعد الله تعالی اینجا سرزنش میفرماید عتاب میفرماید که شما دیروز وقتی که بدر بود خیلی از شما اونجا تمنا کردید که کاش ما اینجا شهید می حالا که شهید از میان شما شد چرا نراتید ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه همان شما تمنى موت شهادت من میکردید قبل از اینکه ملاقات كوني دان را فقد رأيتموه انتم تنظرون دیدید آن را وتماشا تماشا بالاخره موت آمد اسباب موت مراد از جهاد پس شهادته جای نگرانی نیست وما محمد الا رسول در همین وسط معرکه بود خدمت شما عرض کردم که شایع انداختن که رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شده و این باعث تضعیف روحی شد بسیاری اسلحه انداختن گفتن جنگ دیگه چه فایده ای داره الله و جل اینجا عتاب فرماید مؤمنین را که اگر محمد صلی الله علیه و سلم رسول خداست به عنوان نماینده خدا آمده پیام خدا را برساند اولین رسول نیست قبل از ایشون رسولان دیگری هم بودند منظور اینه که شما وابستگیتون باید به خدا باشد وابستگی شما به خدا باشد چه رسول الله باشد چه نباشد الله در هر صورت هست شما مبادا که روحی خودتون را رو از دست بدهید وما محمد الا رسول نيس محمد مگر رسول الله قد خلت من قبله الرسل همانا گذشت قبل از رسول دیگر افا مات او قتل انقلبتم على اعقابكم آیا اگر بمیرد یا کشته بشود شما برمیگردید به پشت سر یعنی عقب هم پشت پا را میگند یعنی به دین گذشته اگر اینطور باشه ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شیئا هر کسی برگردد به پشت سر به همون دین گذشته جاهلی هرگز ضرر نمیدهد به الله هیچ چیزی اما هر کسی که قدردان باشد و سیجزی الله الشاکرین و الله تعالی شاکرین را جزای نیک میده کسانی که شکرگزار باشند به نعمت الدين ونعمة الصبات والدين وما كان لنفس إن جاء الله عز وجل ترغيب بسوی جهاد مده در جهاد لازما موت باشه نيست موت بإذن الله میشه هر جا باشه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا نيس براي هیچ نفسي كي بميرد مگر بإذن الله میره میره کتابا مؤجلا كتاب يس که وقتش معین است یعنی نوشته شده و وقتش تعینه و من یرید ثواب الدنیا نؤتیه منها هر کسی اراده بکنه نتیجه را در دنیا ما میدیم کسی هدفش دنیا باشد پول باشد و هر کسی اراده بکنن ثواب الاخره را هم نؤتی منها و سنجز شاکرین اون چی که میخواد هم میدیم و جزای بیشتر میدیم چنین انسانهای شکرگزار را وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير ببینید باز هم تقویته الله عزوجل مضمون جهاد را برمیگرداند اعاده فرمد که رسول الله صلی الله علیه وسلم اولین نبی نیست خیلی از انبیا بودند که با آنها جنگیدند جماعت های زیادی نقطه اول که روی این آیه میخوام عرض کنم معلوم میشه که جهاد در همه ادیان بوده در روش همه انبیا بوده یا حداقل بگیم خیلی از انبیا بوده امروز دشمنان اسلام اسلام را متهم میکنند میگن که بقیه ادیان الهی در اونها حکم جهاد نبوده فقط در اسلام هست لذا این خشونت فقط در دین اسلام علیه بالله اولا جهاد خشونت نیست فساد نیست مبارزه با فساده جهاد برای اقامه عدل است شما خاند لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس و وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب بعد فهمودن که انبیا را فرستادیم لیقوم الناس بالقسط قبل از این ولقد ارسلنا رسلا آه، ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد منظور اینه که جهاد برای چی هست برای اقامه عدل برای اقامه انصاف هیچ زورگوی زورگویی نکند هیچ سرکشی سرکشی نکند پس جهاد یکی از محاسن و زیبایی هاست مثلا هر کشوری دادگاهی دارد میتونیم بگیم که دادگاه داشتن و زندان داشتن دلیل ظلمه نه دادگاه ها برای چی هست الان کار نداریم بعضی از ظلم میکنن ولی اصل فلسفه دادگاه برای اقامه عدل است اصل فلسفه زندان ها برای اقامه عدل است که مجرم گرفتار بشه پس جهاد هم برای چی هست؟ برای دفع فساد است برای اینکه اگر جهاد نبود فساد میشد ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض در زمین فساد میشد پس همه انبیا جهاد داشتند و که من نبیین در دین موسی هم بوده در دین عیسی هم بوده همه بنی اسرائیل جهاد داشتند تنها رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست چرا به نوح علیه السلام دستور داده نشد که شما جهاد کنید اونجا الله تعالی خودش مستقیم وارد میدان شد غرقشون کرد دشمنشون رو. اما خیلی از انبیا بودند و کای من نبی چقدر از انبیا بودند که قاتل معه ربیون کثیر با اونها جنگیدند ربیون زیادی در کنار انبیا ربی دو معنا داره یکی از ربانی هست منصور به رب ربیون کثیر یعنی ربانیون کثیر انسانهای با خدای زیاد در کنار انبیا جنگیدند یکی ربی به معنای جماعت جماعت کثیره قال ابان ابن تغلب الربی عشرت و, یک ربی چند ده هزار نفر را میگن یعنی انبیا بودن جماعت های زیادی در کنار اونها بود و جنگیدن اینا که جنگیدن ببین صبرشون چطور بود فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله سوس نشدن برای آنچه که به اونها رسید در راه الله و ما ضعفو ضعیف هم نشدن از جهاد و مستکانو و در مقابل دشمن فروتنی هم نکردن یعنی ما خضعوا لعدوهم یعنی در مقابل دشمن سرفکنده نشدند والله يحب الصابرین الله دوست داره صبر کنندگان را اونهایی که در راه الله صبر میکنند استقامت میکنند و ببینید پختگی قول اونها را امتهای پیشین را وما كان قولهم الا ان قالوا نبود قول اونها مگر آنها گفتند این گونه مناجات کردند ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا بار اله ما را ببخش گناهان ما را ببخش و همچنین اسراف و زیاده روی ما در امور ما وثبت أقدامنا ومار ثابت قدم بقردان وانصرنا على القوم الكافرين ما را القوم قوم يا یاری بفرما وقتی که صبر کردن استقامت کردن اینگونه مناجات کردند پاداش الهی به اونها چی بود فآتاهم الله ثواب الدنیا وحسن ثواب الاخره پس الله بیان هادات نتیجه دنیا را نتیجه در دنیا منظور است پیروزی و حسن ثواب الاخره و همچنین حسن ثواب آخرت را نتیجه آخرت را بهترین نتیجه آخرت را بهشون داد بهشت والله يحب المحسنين الله تعالی چنین بندگان مخلصی را دوست دارد چون دوست دارد نتایج خوبی بهشون عطا می فرماید يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين جاء زجر هست برای کفار که زجر هست برای مسلمانان که از کفار نه مشوره بگیره نه خط بگیره الان شما خواندید لا تتخذوا بطانه من دونكم اونها رازدان شما نباشند هم رازدار نباشند و هم شما از اونها مشوره نگیرید یا ایها الذين آمنوا ای مؤمنین ان تطیعوا الذين كفروا اگر اطاعت کنید کفار را یردوکم علی اعقابکم برمیگردانند به پشت سر فتنقلبوا خاسرین ناکام میشید بل الله مولاكم و خير خیر بلکه مولای حقیقی شما الله است و اون بهترین نصرت کننده شما است لذا شما از کفار هیچ مشوره نگیرید در دل کفار الله میفرماید به سبب شرک من رعب میندازم و اون کفار هم در این دنیا ناکام هم در اون دنیا ناکام سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب در دل کسانی که کفر کردن القا میکنیم رعب را چرا بما اشرکوا بالله اینا همواره مجرمند به سبب اینکه شرک کردن با الله شریک ساختند ما لم ينزل به سلطانا آن معبودانی که خداوند به معبودیت اونها هیچ نوع سلطان و هیچ نوع دلیلی نازل نفرموده و مأواهم النار و جایگاه این کفار آتش است و بئس مثل ظالمین بسیار جایگاه بدی هست جایگاه ظالمین خب حالا ارز کردم که در این, در این سوره یکی از شبهاتی که جواب داده میشه اینه که چرا در احد شکست الله عز وجل مقدماتی و احوالی از احد بیان فرمودن اما اینجا علت اصلی بیان میشه و بعضی میگه این در جواب بعضی صحابه است همون یک چیز است قال الناس من اصحابی من این اصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر این شکست از کجا آمد در حال که خداوند با ما وعده چی فرموده بود نصرت الله عزوجل جواب میده که وعده خدا محقق شد در همون وهله اول حاصل این جواب در وهله اول در همون ساعت اول وقتی شما موارد شدید شما اونها را درو کردید اونها را می و می و جلو می رفتید اما سستی و فشل از کجا آمد زمانی که شما با هم اختلاف کردید و نافرمانی امیر کردید به خاطر چی؟ به خاطر جمعواری غنیمت به خاطر دنیا لذا الله عز و از اون برای شما شکست آورد و الا الله تعالی شما را بر اساس وعده ای که فرموده بود نصرت کرد پس این جواب اصلیه که چرا در احد این مشکل آمد این مشکل به سبب عمل کرد خودتون آمد ولقد صدقكم الله وعده همانا الله با شما صادق کرد وعده خودش را اون وعده که فرمود اون وعده را محقق کرد اذ تحسونهم باذنه زمانی که شما اونها را میزدی تحسون من یعنی تقطعونه أنها رميك كشتيت بإذن الله ميزريت بإذن الله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر حتى وقتی که شما فشل شدید سس شدید و درباره امر رسول حکم رسول با هم دیگه اختلاف کردید رسول الله فرمود چه فتح چه شکست شما از اینجا تکان نخورید شما چرا اختلاف کردید و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون شما نافرمانی کردی بعد از اینکه الله به شما نشان داد آنچه که دوست داشتید چرا نشان داد الله الله عزوجل غنیمت را مال را مالی که دوست داشتید نشان داد منکم من یرید الدنیا بعضی از شما کسانی بودن که دنیا میخواستند الله این را تعبیر میفرماید این جمع کردن غنایم را به دنیا و بعضی همونجا پابرجا شدند و منکم من یرید الاخره بعضی از شما اراده آخرت داشتید ثم صرفكم عنهم ليبتليكم سپس شما را خدا چهره شما را رخ شما را از آن کفار برگرداند تا بیازماید شما را اما ببینید اینجا چند نکته هستند یک نکته در رابطه با عدالت صحابه هست قرآن مجید را کیا جمع کردن صحابه رسول الله جمع کردن جمع شد در زمان صدیق اکبر و بعد اصلی در زمان عثمان زنوره تمام محفوظات تمام آیاتی که با صحابه بود همه را بالاخره جمع کردند و مصحف را تشکیل دادند حالا همه قبول دارن که قرآن همین قرآن است در این آیات ببینید چقدر سرزنش است اشکالاتی که مال صحابه است توبیخ بر علیه اونها ذکر زلات و لغزشات و حتی منکم من یرید الدنیا از صحابه عادلند اگر عادل نبودن این آیات را جمع نمی کردن یک نکته نکته دوم اینه که در جاهایی از قرآن که الله اشکالات صحابه را ذکر فرماید مثل همین جا الله عزوجل لغزشات صحابه را ذکر می کند فورا اعلام عفو می کند اینجا الله تعالی دو بار خودش فرموده ولقد عفا عنكم آخر این رکوع است ولقد عفا الله عنهم یه جا صحابه را خطاب میکنه شما را خدا بخشید معاف کرد در جای دوم میفرماید ولقد عفا الله عنهم خدا اونها را بخشید سوم به پیغمبر میگه فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر تو ای محمد صلی الله علیه وسلم هم معاف کن هم از الله برای اونها معافی بخواه و هم از این به بعد ببین در دلشون چیزی نباشه و شاورهم فی الامر در همه امور از اونها مشوره بگیر یعنی این معنیش چیه سه بار اعلام عفو معنادار هست نه الله بخشیده یعنی الله میفرماید که هیچ در دل شما کوچکترین مسئله نسبت به صحابه نباشه ای, ای تالی قرآن خدا بخشید اما متاسفانه خدا میبخشد بندگان خدا نمیبخشد مقوله است میگه شا بخشید ولی شاغلی نمیبخشه بندگان خدا راضی نمیشند الله راضی میشه الله اعلام رضایت کرده لذا دقت بفرمایید در این آیات اون زلت و لغزش صحابه هست ولی الله تعالی میفرماید ولقد عفا عنكم همانا معاف کرد شما را الله والله ذو فضل على المؤمنین این تسلیه دیگه هست الله داره فضل بر مؤمنین الله بر شما ذو الفضل العظیم است خیلی بر شما فضل دارد شما را بخشیده خب اذ تسعدون این متعلق صرفکم هست ثم صرفکم عنهم نه الله فرمود که شما را خدا در ابتدا نصرت داد شما داشتید اونها را درو می کردید یک به یک اونها را می تو میدان اما بعدا وقتی که چشم شما به غنیمت افتاد ثم صرفکم شما را برگردند از اون کفار اذ تسعدون اون بالخصوص زمانی که بر کوه بالا می شدید بالای کوه اود ولا تلوون على احد و رختون را بر نمی بر هیچ یکی یعنی اصلا به پشت نگاه نمی کردید و الرسول یدعوکم فی اخراکم رسول پشت سر شما شما را صدا می زد الی عباد الله بیایید به سمت من بیای بندگان خدا بالاخره فاثابکم غما بغم به شما رسید یک غم یک مصیبت این مصیبت چیه قتل و ارز کنم هزیمت است هم شهید دادید هم شکست خوردید به غم به سبب ناراحتی که یا یعنی مشکلی که شما ناراتی و ناراضگی رسول الله که او را نافرمانی کرده حرفش را قبول نکردید تفسیر روح المانی نوشته فاثابكم غما بغم اي اثابكم غما بسبب غم ازقتموه رسول الله صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم بعصيانكم له ومخالفتكم امره چون امر رسول الله مخالفت کردید عصیان کردید به شما این غم رسید لکی لا تحزنوا على ما فاتکم ولا ما اصابکم این لکی لا تحزنوا میفرماید که متعلق اخبرکم بذلک المذکور است خداوند این اخبار را برای شما بیان میفرماید تا که شما غمگین نباشید بر اون چیزی که از شما فوت شد ولا ما اصابکم و جوش بر اون چی که به شما رسید مصیبتی که به شما رسید والله خبیر بما تعملون الله خبر داره به اون چی که شما عمل کرد این غم و مصیبت آمد اما بعد از این غم و مصیبت الله عزوجل بالفور در همین میدان نصرتشون کرد چطور الله تعالی بر اونها سکینه نازل کرد چنان سکینه و چنان آرامشی که خواب رفتند همه معمولا بعد از خواب غم چی میشه زدوده میشه از بین میره چنان که صحابه میگه ما استاده بودیم شمشیر از دست ما میافتاد الله این را یاد کرده الله می ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا سپس نازل فرمود الله بعد از غم و بعد از مصیبت امنی نازل فرمود امنه یعنی سکینه ای اون سکینه چیه اون امنه چیه نعاسا بدل امانتن هست یعنی خواب خفیف نوم خفیف همون چرت که ما میگیم خواب خفیفی که یغشا طائفتا منکم تحت پوشش قرار داد یک گروه از شما را اما گروه دیگر فقط به فکر نجات خودشون بودند و طائفت قد اهمتهم انفسهم اینجا زجر بر منافقین است طائفه دیگر که قد اهمتهم انفسهم اجمع المفسرون على ان هذه الطائفه هم المنافقون اونا به فکر نجات خودشون بودند و بس قد اهمتهم انفسهم برای اونها مهم بود جانهای خودشان اونها را غمگین کرده بود جانهای خودشان یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه اونها گمان میکردن به الله گمان غیر حق مثل گمان جاهلیت یعنی فکر میکردن خدا وعده کرده نصرت را وعده را کامل نکرد خدا علیه بالله خلف وعده کرده این گمان را داشتند این بدبینیشون هست و دیگه چی می گفتن یقولون هل لنا من الامر من شیء آیا هست برای ما در این امر در امر جهاد در امر از کنم که جنگ من شیء کوچکترین چیزی ما مگه تدبیر بلدیم ببین این دو معنا داره یعنی آیا ما رای داریم تدبیر ما تأثیری در ما گفتیم خارج نشیم این حرف ما را قبول نکردن ما چه جایگاهی داریم حلا من الامر منظور از امر و بعض میگن نه مربوط به اون هست که یظنون بالله غیر الحق زنل جاهلیه یعنی حلا من الامر امر یعنی وعده فتح و نصرت خدا مگه چیزی برای ماست نیست خدا نکرد ما را نصرت نکرد میگفتید میکنه نکرد منظورشون این بود الله جواب میده قل ان الامر كله لله امر همگی مال الله است همه چیز به دست الله است الله حکمت را نگاه میکنه الله مصلحت را نگاه میکنه یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لك اینها مخفی میکنند پنهان میکنند در درونشان آنچه که ظاهر نمی برای شما ما یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ها هنا اگر برای ما در این امر جنگ اختیاری بود شیء یعنی اختیاری ما قتلنا ها هنا ما اینجا کشته نمی شدیم الله می فرماید قل لو کنتم فی بیوتکم الله می که نه موت و حیات وقتی دار اگر شما در خانه هایتون بودید لبرز الذین كتب عليهم القتل البته ظاهر می شدند اونهایی که نوشته شده بود بر اونها قتل الى مضاجعهم به محل به همون خوابگاه هایشون منظور محلی که باید افتند همون جمعی می آمدند کشته می شدند می هر جا خدا مقدر کرده بود لذا هر چی که خدا مقدر بکند همون میشه و این موت را این شهادت را این شکست را الله تعالی آورد ولیبتلی الله ما فی صدورکم بیازماید الله تعالی آن چیز که در سینه های شماست ولیمحص ما فی قلوبکم خالص بگردانه اون چیزی که در های شماست اگر ایمان است ایمان خالص اگر نفاق است نفاق خالص والله علیم بذات الصدور الله همه راز سینه ها را میدونه ولی الله میخواد اینها را خالص و ظاهر بفرماید برای دیگران لذا الله میفرماید باز هم الله میفرماید اشکال از شماست اشکال به وعده خدا بر نمیگرده اشکال از ذلت و لغزش شما هست با وجودی که لغزیدید با وجودی که اشتباه کردید باز هم خدا شما را معاف کرد ان الذين تولوا منكم همانا آنهایی که تولوا منكم برگشتن از شما یوم التقى الجمعان روزی که ملاقات کردن دو جمع انما استز... برگشتن يعني پشت دادند فرار کردند انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا جزی نیست که لغزاند اونها را شیطان به سبب عمل کرده شد این نافرمانی امیر ولإعلام معافي ولقد عفى الله عنهم این بار دوم اگر این کلمات را شما دقت بفرمایید هم کلمات زیبایی هستند لام تأکید قد تحقیق یعنی البته البته بدون شک و با تحقیق خدا معاف کرد اونها را ان الله غفور حلیم همانا الله هم بخشاینده و هم حلم و بردواریش زیاد است یا ایها الذین آمنوا لا تکونو بعد از این الله عزوجل زجر برای منافقین بیان می کند الله می فرماید ای مؤمنین شما مثل منافقین نباشید این فیصله خدا بر همین بوده که شما تعدادی از عزیزان شما در اینجا شهید بشند شما مثل اونها نگیرید ایراد نکنید لا تكون كالذين كفروا مثل كسانك كفر کفر کردند در دل كافر بودن وقالوا لاخوانهم وقفتن براي برادران, برادران كي شهيد شده بودن يعني در حق انها قفتن لاخوانهم أي في حق اخوانهم اذا ضربوا في الارض وقتی که رفتن در زمین یعنی برای جهاد او کان ها میگویم به برادرانشون وقتی که میروند یا او کانو غزن یا اگر غزوی هست میگه لوکانو عندنا ما ماتو و ما قتلو اگر کنار ما بودن نمی مردند و نه کشته شدند کنار ما بودند نمی مردند و نه کشته شدند شما اینطور نگوید ببینید منافقین به برادرانشون برادران برادران نسبی هستند برادران ایمانی نیستند از نظر فامیلی با اونها نسبت داشتند و بیشتر هم انصاری ها شهید شدند ارز کنم که آماری در یه تفسیر نوشته بود که از میان این هفتاد نفری که شهید شدند از میان اینها شست و پنج تا انصاری بودند چهار تا مهاجر بودند یک نفر یهودی بود که بالاخره در این جنگ و در دفاع از مدینه همراه بود لذا از این 65 تا 41 از قبیله خزرج بودند 24 تا از قبیله اوس بودند اینا همه انصار شهید شدند لذا اینا میگفتند که اگر این برادران ما منظور فامیل ما از ما گوش میکردند، نمیرفتند کشته نمیشدند الله میفرماید اینا میگویند و این اعتقادشون هست لیجعل الله ذلك حسرتا في قلوبهم تا که خداوند قرار بده این را همین شهادت اینها را حسرتی در دلهای اونها أنا حسرت خورند در حالی که خواندیم که موت و حیات به دست الله است والله یحیی و یمیت خدا که زنده میکنه میمیراند الله همین مقدر کرده بود والله بما تعملون بصیر خداوند به اونچه که شما عمل میکنید بیناست لذا الله تعالی این جواب اول است که موت و حیات به دست الله جواب دوم خب اینجا کشته شدید یا موت برای شما آمد این فکر نمی کنید که از جانب الله در عوضش مغفرت است بخشش است وَلَئِن قتلتم في سبيل الله او متم اگر کشته شدید در راه الله یا مردید در راه الله فلا تحزنو، غمگین نباشید چرا لمغفرة من الله ورحمة خیر مما یجمعون البته مغفرتی که از جانب الله نصیب شما خواهد شد و رحمت و رحمتی که الله بر شما خواهد باراند خیر به مراتب بهتر است مما یجمعون از آنچه که مردم کفار جمع میکنن منافقین جمع کنند بخشش الله از مال که اونها جمع میکنن به مراتب بهتر است ولئن متم او قتلتم لإلى الله تحشرون اگر شما مردید او قتلتم یا شهید شدید بالاخره چه موت طبیعی باشه چه شهادت باشه لا الله تحشرون البته که به سوی الله همه شما چی میشوید حشر میشید بازگشت به پیش الله عز وجل است و اینجا الله تعالی تسلی میده به صحابه و همچنین اخلاق رسول الله را بیان میفرماید که به سبب رحمتی از جانب الله ای پیامبر من تو برای اونها تو در مقابل یارانت نرمش داری خوی خوش داری اخلاق خوب داری و این رحمت فروردگار است فضل پروردگار و هر امیر و هر داعی باید اینطور باشه در وجودش نرمش باشه خشونت نباشه بد اخلاقی نباشه یاران را پراکنده نکند این از خصال یک رهبر موفق است که نسبت به اطرافیان خودش بالاخره یک طبع بسیار سلیم و طبع بسیار ملایم و نرم دارد فبما رحمت من الله لنت لهم بسبب سبب رحمتی از جانب الله نرم شدی برای آنان ولو كنت فظا غلیظ القلب اگر بودی تندخو سنگ دل سخت دل تندخو و سخت دل بودی لنفضو من حولک البته که اینها متفرق می شدن می رفتند از اطرافت ولی الله تعالی چنین اخلاق کریمانی به تو انایت کرده أما الآن فاعف عنهم دوبار اعلام عف از سوی الله برای بار سوم شما که استادشون هستی معلمشون هستی محسنشون هستی شما هم معاف کن فاعف عنهم معاف کن اونها را واستغفر لهم تنها خودت معاف نکن از خدا هم برای اونها معافی بطلب و در آینده هم اونها را در همه امور مثل گذشته طبق روال گذشته مشوره بگیر و شاورهم فی الامر مشوره بگیر از اونها در امور اما این نکته را شما دقت بفرمایید که خداوند به رسولش فرمود مشوره بگیر این میرساند اهمیت مشوره را چرا؟ چون که رسول الله هم نیاز به مشوره ندارد پیغمبر هر کاری میکند با وحی الهی انجام میده وقتی که کسی با وحی سر و کار داشته باشه نیاز به مشوره نداره اما مشوره چه فایده داره یکی برای تعلیم امت است و یکی دیگر برای تطیب قلب یاران است لذا وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله وقتی که عزم کردی اراده پخته ای داشتی درباره هر کاری یعنی بعد از مشوره منظور اینه که بعد از مشوره هم دلت جمع نباشه که مشوره که شده حتما هیچ اشتباهی در پیش نخواهد بود نه بعد از مشوره هم توکلت بر الله باشه فاذا عزمت فتوکل علی الله بعد از مشوره وقتی که عزم کردی پس توکل کن بر خدا نه بر مشوره ان الله يحب المتوکلین همانا الله تعالی دوست داره توکل کنندگان بر خودش را این ينصركم الله فلا غالب لكم اگر خدا شما را یاری کند توکل بر خدا کسی بر شما نمیتونه پیروز غالب بشه اما و این یخذلکم اگر خدا شما را مغلوب کند ضایع کند یعنی مغلوب کند فمن ذا الذي ينصركم من بعده غیر از خدا بعد از خدا کیه که شما را یاری کند پس به هر صورت توکلتون بر الله باشد و علی الله فلیتوکل مؤمنون فقط و فقط بر الله باید توکل بکنند اهل ایمان آیات در رابطه با احد و جریان احد هست در آیات گذشته خواندیم اون چیزی که به ظاهر سبب شکست و هزیمت شد اینکه تعدادی از یاران و تعدادی از سپاهیان اسلام که در جای حساسی قرار داشتند <coughs> در جای مهمی بودند باید یه مسیری را که محتمل بود دشمن از اونجا حمله بکند اون مسیر را میبستند اما وقتی که غنائم داشت جمع می شد اینها آمدند که در جمع غنائم شریک بشوند خداوند هم فرمود منکم من یرید الدنیا اما برای چی اینها آمدند الله عزوجل میفرماید که وما کان لنبی ان یغله برای هیچ نبی سزاوار نیست اینکه غلول کند غلول خیانت در مال غنیمت را میگویند منظور چیه منظور حالا تفسیرهای دیگه هم گفتن شأن نزولهای دیگه هم آمده که مربوط به بعضی از غزوات و جریانات دیگه هست اما بهتر اینه که با همین جریان احد ربطش بدهیم اگر با جریان احد ربطش بدهیم معنا این میشه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هیچ وقت بالله در مال غنیمت خیانت نمی کرد شما نمی آمدید غنیمت که جمع می شد و جمع می کردند برای خود بر نمی داشتند سهم همه را می دادند چرا شما آمدید؟ از این ترسیدید؟ پس عتاب است سرزنش است بر آنهایی که برای جمع کردن غنایم آمدند آیا چه بیمی داشتید چه خطری را احساس کردید که به شما گفته شد چه ما پیروز شدیم چون نشدیم شما نیایید چرا به وقت غنایم آمدید و ما کانل نبیین سزاوار نیست برای هیچ نبیین ان یغل اینکه در مال غنیمت خیانت بکند و من یغلل هر کسی که خیانت بکند در مال غنیمت یأت بما غل یوم القیامه آنچه که خیانت کرده روز قیامت می آورد ثم توفى كل نفس ما کسبت سپس به صورت کمال هر نفسی آنچه که کسب کرده پاداش داده میشه و هم لا یظلمون اون نفوس بر اونها هیچ نوع ظلمی نمیشه اون انسان ها بر اونها ظلمی نمیشه پس آمدن شما اشتباه بود شما میماندید هم سهم شما به شما میرسید افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم الله عز وجل هم تسلی میده هم بشارت بیان میفرماید خداوند تعالی میفرماید کسی که پیرو رضای پروردگار باشه حالا بعضی میگن چون که بحث و ما کان لنبی نبی آمن منظور پیغمبر هست که تابع رضوان خداست آیا چنین پیغمبری مثل یک انسانی خواهد بود هرگز اینها با هم برابر نیستند یا یک مؤمن مخلص و متبع مثل یک کافر خواهد بود نیستن یعنی شما با هم برابر نیستید گرچه در روز قیامت در بهشت و در نعمتهای الهی درجات متفاوت است ولی این اهل ایمان این کسانی که تابع رضای پروردگار هستند اینها در بهشت جای دارند اما هر یکی به جایگاه خودش به درجه خودش افمن اتبع رضوان الله آیا کسی که پیروی می کند از رضای پروردگار کمن باء بسخط من الله مثل اون کسی است که رجوع میکند به خشمی از جانب الله و مأواه جهنم و جایگاهش جهنم هست و بئس المسیر مذمت جهنم جایگاه بدی است هم درجات عند الله این انسان ها چه در بهش باشند چه در ارز کنم جهنم باشند دارای درجات متفاوتی هستند هم درجات ای زو درجات دارای چی هستند درجات متفاوتی هستند نزد الله والله بصیر ما یعملون خداوند جل بیناست به آنچه که بندگانش عمل میکنند پس الله جل فرمود که هیچ نبی چنین کاری نمی کند شما چرا برای غنیمت آمدید شما از این میترسیدید و حال الله تعالی اینجا لطف, فر... لطف خودش را منت خودش را یادآوری میفرماید که چه پیغمبری برای شما فرستادم چه پیغمبری قبلا خواندید که پیغمبری که چنین اخلاقی دارد چنین ارز کنم که نرمشی دارد در مقابل همراهانش و بقیه فضائل رسول الله اینجا بیان میشه صفات رسول الله اینجا بیان میشه هم صفاتش هستم هم فرائزش هستم وظیفش لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم همانا الله عز وجل منت فرمود احسان کرد بر همه مؤمنان اذ بعث فيهم چون که فرستاد در میان آن مؤمنان رسولا من انفسهم رسول از جنس خودشان یعنی بشر يتلو عليهم آياته فریزه رسول يتلو عليهم آياته آيات الله رب انها تلاوت می کند و یزکیهم اونها را گرداند از آلودگی های شرک و کفر ويعلمهم الكتاب كتاب را كلام خدا را به اونها تعلیم میده والحکمه و همچنین دانایی را و وتفسير تشريح عن كتاب را وإن كان من قبل لفي ضلال مبين همان وإن كانوا قرش بودن قبل زين در گمراهية آشكار چه رسولي را الله عز وجل بر شما فرستاد چه لطف و منتی بر شما نهاد اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها این هم سرزنش است و هم زجر است بر مسلمانان الله تعالی فرماید که ببخشید هم سرزنش و هم تسلی هم سرزنش و هم تسلی یعنی اگر به شما مصیبتی رسیده مگر شما دو برابر این مصیبت را برای اونها یک سال پیش وارد نکردید شما هفتاد تا تلفات دادید اونها هم هفتاد تا تلفات دادن هم هفتاد تاشون اسیر شدند اولما اصابتکم مصیبه آیا هرگاه به شما رسید یعنی وقتی که رسید به شما مصیبتی قد اصبتم مثلیها همانا شما رساندید به اونها ضربه زدید به اونها دو برابرش کجا در بدر قلتم انا هذا شما گفتید این از کجا این مشکل از کجا برای ما آمد قل هو من عند انفسكم الله فرماید بگو این مشکل از جانب خودتون هست خود شما سهلنگاری کردید ان الله على كل شيء قدیر این علت از خداوند بر هر چیز قادر است خداوند برای فتح و ظفر شما هم قادر است اما دنیا بر اسباب است وقتی که شما در تدابیر کوتاهی کنید ضعف نشان بدهید اختلاف کنید تنازع کنید سنگر را رها کنید این اسباب همین هستند پس شکست میخورید و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنین باز هم این سبب حقیقی اون سبب ظاهریه سبب ظاهری همین سهلنگاری همین گزاشتن سنگر همین تنازع اختلاف اما سبب حقیقی باذن اذن الله زیاد نگران نباشید الله عزوجل چرا این کار را فرمودند حالا مد نظر پروردگار چی هست الله میخواهد خالص و ناخالص را جدا کند مؤمن و منافق را از هم دیگه جدا بفرماید لذا الله عزوجل خودش خواسته وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله آنچك بشما رسيد در آن روزی که ملاقات کردند دو جمع آنها بإذن الله بود بإذن إلهي بود وحكمتش وليعلم المؤمنين تاك معلوم کند مشخص کند مؤمنين را وليعلم الذين نافقوا وتا إنك مشخص کند أنها إراك منافق شدند راه نفاق درنگی را پیش گرفتن و قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا به همین منافقین گفته شد بیایید قاتلوا فی سبیل الله بجنگید در راه الله او ادفعوا یا بیایید از خود دفاع کنید اونا چی گفتن قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم اگر ما میدانستیم جنگی لتبعناکم شما را چی میکردیم پیروی میکردیم یعنی این جنگی نیست این ما جنگی نمیدانیم این را چی میدانیم خودکشی میدانیم یک معنیش اینه لو نعلم قتالا اگر ما این را جنگی میدانستیم به خاطر اینکه حرف ما رو گوش نکردید مشوره ما رو گوش نکردید دشمن آمده بهترین جا برای دفاع اینه که خارج نشیم همینجا سنگر ببندیم معنیش منظور اونها این بود نریم جلوتر در اون بیابان خودمون را به هلاکت بیندازیم لذا فرماید که ای لو نعلم ما یصح ان یصال ما قتالا لتبعناکم این اگر ما به عنوان یک جنگ قبول داشتیم ما هم می آمدیم یعنون ان ما انتم فیه لخطأ ربکم ليس بشيء به خاطر اشتباهات شما این جنگ نیست ولا يقال لمثله قتال امثال این را نباید گفت جنگ انما هو القاء النفس في التهلكه این خود را به هلاکت انداختن است لذا ما در این شرکت نمی کنیم یک معنیش اینه یک معنی دیگرش اینه که اگر این را ما جهاد میدانستیم جنگ میدانستیم حتما شرکت میکردیم ولی این نیست این ظلمه این فساد علیه بالله به جهاد میگفتند ما شرکت نمی کنیم الله میفرماد هم یوم اذن اقرب هم للكفر یوم اذن اقرب منه للایمان با این جملهشون و این ایرادی که میکنند اونها به کفر نزدیکترن تا ایمان لذا الله میفرماید قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم آنها گفتند اگر ما میدانستیم این را جنگی لاتبعناكم حتما شما را دنبال میکردیم پیروی میکردیم هم للكفر یومئذ اقرب منهم للایمان آنها نسبت به کفر در آن روز نزدیکتر هستند از نزدیکیشون به ایمان به ایمان انقدر نزدیک نیستن که به کفر نزدیک هستند به همین خاطر یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم آنها میگویند با دهانشان با زبانشان آن چیزی که در دلشان نیست چون منافق هستند والله اعلم بما يكتمون اما الله بهتر میداند کتمان اونها را اونچه که مخفی میکنند ظاهر نمیکنند الله بهتر میداند الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا که گفتن الذين نافقوا کیا هستند که به برادرانشون گفتند و خودشون نشستن تو خونه خودشون به جهاد شرکت نکردند اما نسبت به اون شهدا گفتن لو اطاعون ما قتلوا اگر اونها از ما اطاعت می کردند کشته نمی شدند الله می فرمد مگر شما نمی میرید شما که در خانه تشریف دارید برای ابد زنده هستید قل او عن انفسکم الموت ان کنتم صادقی پس اگر اینطور است دفع کنید از خودتون مرگ را اگر راست بگید اگر شما صادق هستید نگذارید مرگ به سراغ شما میاد نگذارید مرگ به سراغ شما میاد معنیش چیه دو تا تفسیر اینجا گفتن یکی اینه که مرگ بالاخره به موعدش به سراغ شما میاد دیر یا زود پس شما اگر راست میگید شما بلد هستید هیله تدبیری که از مرگ فرار کنید پس فرار کنید نگذارید مرگ بیاد اگر راست میگید مرگ نیامد برایشون امروز کجا هستند همه مردند معنیش اینه که مرگ به وقتش که بیاد میاد حالا وقت اینها همون میدان بوده شهادت بوده همون فضیلت بوده این معنا را بیشتر اینه گفتند اما بعضی از مفسرین میگویند که معناش این الله عزوجل به خاطر همین ایشون اونا رو مؤاخذه کرد کدوم کلمه این که گفتند که لو اطاعونا ما قتلو اگر از ما گوش میکردند اطاعت میکردند کشته نمیشدند منظور اینه که ما بلدیم چطور جلوی مرگ را بگیریم خداوند فرمود عجب پس شما جلوی مرگ را میگیرید بگیرید حالا مرگ در میاد خداوند برای اونها بلایی آورد تاونی آورد که هفتاد نفر کشته شدن بعض این روایت را هم گفتند تفسیر مدارک نوشته روی انه یوم مات مات یوم قالو هذه المقاله سبعون منافقا روزی که این مقاله را گفتن هفتاد تا منافق مرد در همون روز موت برشون آمد گفته شد بمی جلو مرگ را بگیرید اگر راست بگید ان کنتم صادقین خدای عزوجل پس رد فرمود با این کلام که یعنی موت و حیات به دست الله است به دست شما نیست که شما تدبیر بکنید برنامه ریزی بکنید میتونید جلو مرگ را بگیرید و بعد اینهایی که مردند اینهایی که در این میدان شهید شدند جان دادند اینا شما میدونید جایگاهشون چی هست حالا الله تعالی بعد از این جواب منافقین جواب دوم منافقین و بشارت <clears throat> برای مؤمنین الله میفرماید فکر نکنید که اینها مرده های معمولی هستند اینها چنان حیاتی دارند که در اون حیاتشون از رزق و روزی الله استفاده میکنند ولی شما نمیدانید و اونها اونجا خوشحالند اونها شادند شادان و مسرورند الله میفرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا هرگز هرگز شما گمان نکنید فکر نکنید آنهایی را که کشته میشوند یعنی شهدا را آنهایی که کشته میشوند در راه الله اونها را مرده های معمولی تصور نکنید گمان نکنید مرده های معمولی هستند بل احیاء عند ربهم یرزقون بلکه اینها زنده هستند زنده هستند اما چه زندگی نه حیات دنیاوی عند ربهم زنده هستند نزد پروردگار زنده هستند و اونجا رزق حاصل میکنن رزق میخورند قبلا در سوره بقره هم خدمت شما عرض کردم که در برزخ زنده هستند اما حیات برزخی برای همه مرده ها هست اما متفاوته ویژه هست مال شهدا چنان حیاتی هست که با عموم مرده ها فرق دارد با یک کیفیت بالاتری حتی ارز کردم که بعضی از شهدا اجسادشون را هم خاک نمیخورد یعنی اثر این حیات به این اندازه است و در رابطه با انبیا که این مسلم هست و اعتقاد ماست که ان الله حرم على الارض ان تأکل اجساد الانبیا خداوند بر زمین حرام قرار داده که اجساد انبیاء را بخوا اجساد انبیاء سالم تا قیامت اما اجساد شهدات چون که بعضی مشاهده شده که اجسادشون سالمه لذا بعضی ها هست بعضی ها نیست علیه بعضی هست بین علما که میگن آیا همه شهدا اجسادشون سالم میماند بعضی را بالاخره الله تعالی چنین کرامتی داده که اجسادشون سالم مانده هیچ کوچکترین تغییری نمیاد پس این به سبب همون حیاتی هست که الله تعالی در برزخ به اونها عنایت میفرماید و کیفیتش را الله بهتر میداند قبلا خدمت شما عرض کردم که احوال بعد از موت را زیاد نمیتونیم ذکر بکنیم بالخصوص با قیاس مگر تا حدی که در آثار و احادیث صحیح آمده همین قدر هست که ارواح اونها در کالبد پرندگانی سبز رنگ هست که در این حدیث در ترمیزی هم هست و علامه سیوتی رحمه الله هم این حدیث را ذکر کردند در تفسیر جلالین علامه محلی که این پرندگان در قندیل هایی هستند در زیر سایه رحمت الهی عرش رحمان و روزها هر, هر ساعتی که بخواهند هر لحظه که بخواهند در باغات بهش سیر می کنند و برمیگردن به همون قنادیل خودشان این معنای عند ربهم یرزقون هست و فرحین بما آتاهم الله من فضله خوشحال هستن به آنچه که خدا به اونها داده از فضلش به آنچه که خدا به اونها داده از فضلش چی هستن؟ خوشحال هستن و یستبشرون بالذین لم یلحقوه بهم من خلفهم و مجده میدهند به آنهایی که ملحق نشدن به آنها پشت سر مجده میدهند به چه معنا بعضی میگن روایتی هست که وقتی که خداوند به شهدای احد اون جایگاه خاص عنایت فرمود و در بعضی روایت هاست که به شهدای موتا غزوه موتا هفتاد نفر از حافظان و قاریان که شهید شدن حالا شهدای احد یا شهدای موتا اونها وقتی که نعمتهای پروردگار را دیدند گفتند کاش که برادران ما از احوال ما خبر می شدند که خدای تعالی در چه ناز و نعمتی ما را قرار داده همون چیزی که در سوره یاسین درباره یک شهید آمد که قیل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلنی من المكرمين کاش قوم من میدانست که خدا بخشید و چه اکرام و اعزازی فرمود اینها هم یستبشرون به همین معنا هست یعنی از کنم که خوشخبری میدهند به آنانی که لم یلحقو بهم من خلفهم ملحق نشدن به اونها از پشت سرشون به اونها خوشخبری میدن که چی الله خوف علیهم ولا هم یحزنون هیچ خوفی بر اونها نیست و هیچ غمی هم نخواهد داشت حالا خوشخبری برای کی هست دو قول است اینجا یعنی برای کسانی که مثل ما شهید میشوند برای اونها که کسانی که اگر شهید بشوند برای شهید هیچ غمی نیست و یکی دیگر این که منظور از استبشار تمام مؤمنین مراد هستن به همه مؤمنین همه مؤمنینی که بعدا از این دنیا به اون دنیا میروند به اونها بشارت داده میشه که یعنی این دین اسلامی که شما دارید این دین حق است کسانی که دارای این دین باشند اونجا ناجی هستند اونجا مفلح هستند کامیابند پس بشارتشون از این جهت است و یستبشرون بالذین لم یلحقوا من خلفهم از این جهت است الله خوف علیهم ولا هم یحزنون اینکه هیچ خوفی بر آنان نیست و آنها غمگین نخواهند بود یستبشرون بنعمت من الله و فضل یعنی بشارت میدهند ببین استبشار اینه که طلب بشارت یعنی از خداوند میخواند که بار الها از تو میخواهیم که به برادران ما خوشخبری بده مجده بده حالا الله در قرآن مجد داده اینه معنیش یستبشرون بنعمت من الله و فضل بشارت میده هم بنعمتی از جانب الله و فضل معنوی الله و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین و اینکه الله جل ضایع نمی فرماید اجر مؤمنین را اجر مؤمنین را ضایع نمی فرماید اونها میگویند که به اونها اعلام بشه حالا الله جل به من و توی مومن اعلام کرده که ای مؤمن هر چی که در دنیا کار خوب انجام بده اجرت ضایع نمیشه بهت میرسه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرع عرض به خدمت شما که این آیه در رابطه با همین مجاهدینی هست که در احد ضربه خوردند اما بعدا دشمن را تعقیب کردند رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار مدیر بودند مدیر و مدبر بودند بالخصوص در امر جنگ روز شنبه بود ارز کردم هفت شوال بود که درگیری احد اتفاق افتاد و مسلمانان شهید شدند زخمی شدند کفار آخر فرار کردند کفار که فرار کردند و رفتند شب شد بالاخره شهدا را جمع کردند زخمی ها را جنگ کردند صبح روز بعد یعنی صبح یک شنبه هشتم شوال آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند که دشمن را تعقیب میکنیم چرا آن حضرت این خطر را احساس کردند که یه وقتی دشمن بر نگردد دشمن که ببیند اینها را ما زدیم و زخمی شدند و شهید شدند چرا کار را یکسر نکردیم این فکر بکنه بر نگردند لذا این تاکتیکی بود که دشمن را تعقیب بکنیم تا دشمن بترسد لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند که تمام کسانی که در احد همراه بودند هر کس که میتواند همراهی بکنن منافقین را اجازه ندادند گفته اونایی که شرکت نکردن اجازه ندارند اینهایی که شرکت کردن، حالا تعدادی از صحابه شهید شدند تعدادی زخمی بودند تعداد دیگر شهدا و زخمی ها را داشتن جمع می کردند و یا تیمارداری می کردند یا دفن می کردند لذا تعداد اندکی که سالم بودند توانستن با رسول الله برند میگن هفتاد نفر بودند این هفتاد نفر دشمن را تعقیب کردند تا هشت میل از مدینه محلی هست به نام حمراء الاسد تا اونجا رفتند و دشمن فاصله گرفته بود ابو سفیان با سپاهش به محل به نام روحا اونجا رفته بود 36 میل بود از, از مدینه منوره مسلمانان رفتن همونجا در روحا قرار گرفتن و در روحا یکی از خلفای مسلمانان یا مسلمان شده بود یا بعض میگه هنوز نشده بود معبد ابن ابی معبد خزاعی که معاهد بود با مسلمانان عهد داشت اینجا وقتی که آمد دید رسول الله صلی الله علیه و صحابه شنیدند که دیروز چه اتفاقی افتاده به آن حضرت گفت که ما با شما معاهد هستیم هر کاری میخوای از ما بگیر ما آماده ایم و بعضی میگویند که مسلمان شده بود اما اسلامش هنوز ظاهر نشده بود گفتن که ما هر نوع همکاری با شما آماده ایم بکنیم آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود که به طرف دشمن برو و اونها را بترسان بیم بده همونطور که رسول الله پیش بینی کرد همونطور شد اونجا که در محل روحا رسیدند 36 میل از مدینه طیبه فاصله داشت اونجا با همدیگه مشوره کردند حسرت خوردن گفتند چرا ما کار را یک سر نکردیم همه اونها را ما زدیم کشتیم زخمی کردیم چرا بالاخره برای همیشه اسلام را تعطیل نکردیم از اونجا تصمیم گرفتن برگردند با هم مشوره میکردند و در شرف برگشتن بودن که این معبد ابن ابی معبد خزاعی اونجا رسید و اونجا اونها گفتن چه خبره گفتن که محمد با یک لشکر بسیار بزرگی دارش ما تعقیب میکنه این بار جمعیتشون خیلی زیاده اونایی که قبلا شرکت نکردن همه همراه هستند و دارم میان من همراه الاسد اونها را دیدم اینا که گفت اونها ترسیدند برنگشتند که بماند از همونجا سریع حرکت کردن رفتن به طرف مکه مکرم لذا این تدبیری بود که آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودن و در این تعقیب کردن معلوم میشه که صحابه خیلی از خود رشادت نشان دادند. الله عز جل تعریف میفرماید و از اخلاصشون اجر عظیم را برای اونها بیان میفرماید حتی بسیاری بودند که جنازهشون در دستشون بود یکی بود از صحابه میخواست که پسرمویش را که شهید شده بود ببره دفن بکنه وقتی که رسول الله فرمود دشمن را تعقیب میکنیم فورا به بعضی از همسایه ها گفت که شما این پسرمویم را دفن کنیم من میرم جنازه را گذاشت و با آن حضرت صلی الله علیه و سلم همراهی کرد لذا الله میفرماید الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح آنهایی که اجابت کردن دعوت الله را و رسول را من بعد ما اصابهم القرح بعد از اینکه به اونها زخم رسید ضربه خوردند الله فرمد للذین احسنوا منهم برای اینهایی که اخلاص دارند از اینها واتقوا آنهایی که از خدا ترسند و تقوا دارند برای اینها اجر عظیم برایشون اجر بسیار بزرگ پاداش بسیار بزرگ است برای این دسته الله اجر عظیم برایشون بیان فرمود الذين قال لهم الناس آیه بعدی هم بعضی میگند که ادامه همین آیه است در ارتباط با همین جریان است که الله تعالی میفرمای وقتی که اینها را ترسانیدند اینها دشمن ترسانید اونجا ابو سفیان هم سردار جنگی بود فرمانده بزرگی بود ابو سفیان کسی را فرستاد به نام نعیم ابن مسعود به او گفت که به مسلمانان بگوید که سپاه ابو سفیان داره میاد خیلی جمعیتشون زیاده در همین همراه الاسد بعضی میگه نه این مال اینجا نیست مال یک سال بعده غزوه بدر صغرا غزوه بدر صغرا بیشتر مفسرین همین را میگن چیه بعد از اینکه ابو سفیان رفت به مکه مکرمه خوشحال بودند که تعدادی از مسلمانان را شهید کرده بودند به رسول الله پیام داد سال بعد یعنی سال چهارم در همون محل بدر که برادران ما را کشتید دوباره وعده من شماست بیایید اونجا انتقام اونها رو میخوایم در همون میدان از شما بگیریم آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند که ما میاییم همون موعد که رسید رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه را برداشتن یک جمعیت بزرگی رفتن به طرف بدر رفتن به طرف غزوه بدر رفتن اونجا که رفتند ابو سفیان با لشکری از اونجا آماده شد آمدن به طرف بدر اما خبر گرفتن دیدن مسلمانان از قبل آمدند و نترسیدن هم فکر کردن مسلمانان میترسند نترسیدن حتی ابو سفیان فردی را به همین به نام نعیم ابن مسعود فرستاد که بگو ابو سفیان با پنج هزار لشکر داره میاد وقتی که گفتن مسلمانان به جای اینکه بترسند گفت حسبنا الله و نعم الوکیل الله اینا یاد فرموده بعد از اون اونها به بهانه اینکه الان قحطی هست و چیزی برای خوردن نیست و شرایط شرایط خوبی نیست تا وسط را آمدن برگشتن ترسیدند دیگه به بدر نیامدند الله عزوجل این را یاد فرموده الذين قال لهم الناس آنهایی که گفتن به اونها مردم گفتند این کیه همین نعیم ابن مسعود اشجعی الناس اول همینه این نعیم به صحابه گفت چی گفت ان الناس قد جمعوا ناس دو مراد کیه ابو سفیانه که ابو سفیان جمع کردن برای شما لشکر جمع کرده سپاه جمع کرده فقط شوهم بترسید کی میترسه یه بزدل میترسه یه ترسو میترسه مسلمان بزدل نیست الله میفرماید وقتی که اینو بهشون گفتن به مسلمانان گفتن فزادهم ایمانا الله در ایمان اونها افزود قوت قلبشون اضافه شد این وضعیت قلبه یعنی در دل نترسیدند در دل قویتر شدن خدا به اونها قوت داد با زبان چه گفتند وقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل آنان گفتند حسبنا الله و نعم الوکیل الله مارا کافیس و بهترین کار سازه اون رب کار ما می میسازه مشکل ما حل میکنه الله اون را حل کرد به بنعمت من الله و فضل اینها رفتن صحابه رفتند همونطور که ابو سفیان وعده کرده بود بیاید در میدان بدر میدان بدر رفتن منتظر ماندن اونها نیامدن چاه بدر بود اونجا چند روزی ماندن منتظرشون ماندن یک کاروانی آمد کاروانی آمد صحابه با اون کاروان معامله کردن تجارت کردند و سود بسیار بزرگی بردند و برگشتند الله می میفرماید فانقلبوا بنعمت من الله و فضل برگشتن با نعمتی از جانب الله و با فضل الله نعمت چیه سود تجارت فضل چیه ثواب آخرت فانقلبوا بنعمة من الله وفضل برگشتند با سودی با نعمتی از جانب الله و با اجر و ثوابی که لم یمسسهم سو کوچکترین ناگواری و کوچکترین مشکل به اونها نرسید و اتبعو رضوان الله در این جریان آنها تابعداری کردند از رضای مولا طالب رضای الله والله ذو فضل عظیم الله عز وجل دارای فضل عظیم است خدا خیلی فضل می اما اون کسی که از طرف ابو سفیان آمده قال لهم الناس الله می فرماید این شیطان است این شیطان است که شما را از دوستان خودش می ترساند شما را از مشرکین می ترساند این را به خاطر داشته باشید که همیشه وقتی که تقابل حق و باطل باشه مؤمنان و غیر مؤمنان باشه از طرف شیاطین چه شیاطین انسی چه شیاطین جنی در میان مؤمنین وسوسه میاد بترسن همیشه میترسونم ما را دشمن خیلی خیلی مجهزه چنان اسلحه داره که این اسلحه ها از دور کنترل میشند از دور کنترل میشند هر جایی که بخواهند هر نقطه را دقیق میزنند یعنی چنان تعریف میکنن برای مسلمانان که مسلمانان کلا مایوس میشند اینهایی که مایوس میکنند اینهایی که بالاخره کاه را کوه میکنند یا کوه نمیکنند همون واقعیت را میگویند ولی مسلمانان را میترسانند وضعیت روحیه را ضعیف میکنند تضعیف میکنند الله اینها را شیطان معرفی میکند انما ذالکم الشیطان اینا شیاطین هستند که یخوف اولیا میترسن شما را از دوستان خودشون فلا تخافوهم نترسید از اینها و خافونی از من رب بترسید این کنتم مؤمنین اگر مؤمن هستید و الله عزوجل تسلی میده اینهایی که به سمت کفر میروند از اینها نترس اینها هیچ ضرری نمیتونن به شما برسانن ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر شما را حزین نکند غمگین نکند آنهایی که به سرعت به سوی کفر می روند انهم لن یضر الله شیئا همانا آنها هرگز ضرر نمی به خدا یعنی به دین خدا هیچ چیزی نمیتونن دین خدا را ضربه بزنند يريد الله الا يجعل لهم حظا فی الاخره الله میخواهد هیچ نوع سهمی برای اونها در آخرت نباشه به همین خاطر الله اونها را ایمان نصیب نمی کند ولهم عذاب عظیم برای اونها در آخرت عذاب عظیم هست و این خاصتا یک گروهی را الله ذکر فرمودن و بعد عام همه کسانی که راه کفر را اختیار می کنند چه منافقین باشند چه عامه کفار باشند ان الذين اشتروا الكفر بالایمان همانا آنهایی که خریداری کردند یعنی انتخاب کردند کفر در مقابل ایمان لن یضر الله شیئا هرگز ضرر و آسیب نمیزنن به دین الله هیچ چیزی را ولهم عذاب علیم برای اونها عذاب دردناک است ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم حالا الله عز وجل میفرماید که اینکه کفار را من رب مهلت میدهم هم میآیند بندگان خاص من شهید میکنند ضربه میزنند آسیب میرسانند باز هم چند روزی بهشون متاع میدم بهشون زندگی میدم بهشون فرصت میدم فکر نکنند که این فرصت دادن من نفی برای اونها دارد این سبب تغیانگری بیشتری اونها میشه سبب سرکشی و تمرد بیشتری اونها میشه و الله جل وقتی که معاخذه بکند با عذاب اهانت بار اونها را الله ذلیل میکند لذا الله تعالی میفرماید که فکر نکنند کفار این مهلت به نفع اونهاست و بعض از این میفرماید که مؤمنین را هم الله عزوجل به حال خود رها نمی کند این نیست که مستقیم نصرت میاد برای مؤمنین نه مؤمنین هم باید سختی ها بکشند هم باید امتحان های سخت را سپری بکنند تا خالص و ناخالص جدا بشند الله می فرماید ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم گمان نکنند فکر نکنند کسانی که کفر کردند انما نملی لهم اینکه ما مهلت می دهیم آنها را این املاء ما امحال ما خیر لانفسهم خوب است برای اونها بهتر نه انما نملی لهم لیزدادو اثما جزی نیست که ما مهلت میدهیم اونها را تا که در گناه یعنی در تمرد سرکشی گناه و سرکشیشون بیشتر بشه ولهم عذاب مهین و باز در آخرت برای اونها عذاب ذلت بار است خب ببینید پس یکی از دلائل موفقیت موقت کفار اینه و بعض دلیل دیگه اینه که مسلمان امتحان بشه اگر مسلمان بدون چون و چرا در حمره اول پیروز بشه امتحانی نیست لذا الله می فرماید و ما کان الله لیذر المؤمنین خب حالا سوال اینه این در واقع میتونیم جواب سوالی قرار بدیم سوال را شاید بعضی از مسلمانان تنبل مثل ما بکنن خداوند میتونه بدون امتحان مؤمن منافق را جدا بکنه مخلصین را به بهشت ببره الله میفرماید نه ما کان الله ليذر المؤمنین علی ما انتم علی نیست خداوند ترک کند مؤمنین را به حال خود بگذارد مؤمنین را علی ما انتم علی بر اون حالی که شما بر اون هستید بر همین حال خود شما شما را بگذارد نه حتی یمیز الخبیث من الطیب حتی که مشخص و متمایز کند جدا کند خبیث را از طیب ناپاک را از پاک ناخالص را از خالص هر تعبیری که بکنید بعضی میگن مشرک را از مؤمن منافق را از مؤمن الله میخواد به وسیله همین شدائد و امتحانات جدا کند حالا سوال دوم اینه که خب خداوند عزوجل یا احوال اونها را به ما بگوید اینا منافقین هستند یا علائمشون را به ما بگوید الله میفهم نه و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب الله هم نیست که شما را مطلع بکنه بر غیب اخبار غیب را به شما بده چرا بعضی از منافقین را الله تعالی به پیامبرش اعلام میکند چنانچه اعلام فرمودند ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء اما خداوند انتخاب میکند از پیامبرانش یعنی بالاطلاع اطلاع میده به بعضی از رسولش هر کسی را که بخواهد آمار منافقین را به اونها بیان میفرماید یعنی علامه قرطبی میگه که علامه علوسی میگه ان المؤمنین سالوا ان يعطوا علامه يفرقون بها بین المؤمن والمنافق بعضی از مؤمنین گفتن خدا یک علامتی اعلام بفرما که ما بشناسیم مؤمن کدوم منافق کدومه خداوند این جواب داد گویا خطاب به مؤمنین است حالا تفسیر این آیه را علامه قرطبی میگه تفسیرش اینه که یا معشر المؤمنین ای جماعت اهل ایمان ما کان الله لیعین لكم منافقون حتى تعرفوهم خداوند منافقین را برای شما معرفی نمی کند تا شما بشناسید اب ابهم ذالک لکم این را مبهم گذاشته نامعلوم گذاشته به تکلیف و المحنه که مکلف کرده زحمت و رنج و مشقت آورده فقط ظهر لکم ذالک فی یوم احد در روز احد مشخص شد دیگه ها صبر کردن کی صبر نکرد فإن المنافقین تخلفوا و ازهر الشماته هم تخلف کردند هم خوشحال شدند خوشحال شدند که این ضربه برای شما آمد لذا منافق را شما با همین تکالیف و مشقت ها بشناسید لذا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء شما آمر خداوند بر اخبار غیب مطلع نمیگردانه اما به بعضی از رسولش کس به کسی که بخواهد انتخاب میکند بالاطلاع یجتبی بالاطلاع لذا وظیفه شما چی هست فآمنوا بالله و رسوله یعنی علیکم این فآمنوا بالله و رسوله را بعضم قرطبی نوشته علیکم بالتصدیق لا التشوف الى اطلاع علم الغیب تصدیق کنید هر چی که الله میگه بگید آمنا و سلمنا نه اینکه سرک بکشید که از علم غیب خبر بشید نه فآمنوا بالله و رسوله پس ایمان بیاوری به الله و رسولش و ان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظیم اگر ایمان داشته باشید و تقوا از خدا بترسی برای شما اجر عظیم است ان تصبروا وتتقوا ان تؤمنوا وتتقوا هر جا تقوا هم با ایمان است هم با صبر است معلوم میشه خیلی مهم است ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم ببینید هم اعاده مضمون انفاق فی سبیل الله هست جهاد و انفاق هر دو لازم و ملزوم هستند هم میشه که بگیم این جواب یه سوالی هست اون سوال اینه که منافقین که اینقدر نافرمانی کردند اینقدر کارشکنی کردن باز هم از نظر مالی خدا به اونها زیاد داده الله عزوجل میفرماید اینکه مال زیاد دارند و باز در راه خدا خرج نمی کنند فکر نکنند که این به نفع اونهاست این به ضرره این توقی میشه در روز قیامت توقی لعنت میشه برای اونها عذاب میشه ولا يحسبن الذين يبخلون گمان نکنند کسانی که بخل میکنند قبلا خدمت شما عرض کردم که بخل از چی هست از علائم نفاق اهل نفاق هست گمان نکنند کسانی که بخل میکنند بما آتاهم الله بخل به آنچه که الله به اونها داده اونها بخل میکنند گمان نکنند که من بما آتاهم الله من فضله اینکه خدا از فضلش داده فکر نکنن که هو خیر اللهم هو مرجع زمیر بخل است یعنی همین بخل برای اونها خوبه فکر نکنن این بخل به نفعشون است بل هو شر لهم اینکه نمیدهن مال را شر برای اونها ضرر برای اونها چرا سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه عن قریب توق داده می شوند توق گردن با آنچه که بخل می در آن در روز قیامت یعنی این مال توقی میشه به گردنشون حالا این کنایه از چی هست بعضی میگن معنای کنایی هست ولی اکثر علما میفرمایند که نه این معناش کنایی نیست معناش حقیقیه یعنی مال برای بخیل حقیقتا در روز قیامت توقی میشه چنانچه در حدیث شریف می آید که هر کسی که خدا به او مال بدهد و زکات مال را پرداخت نکند همین مال تبدیل به اجدها میشه من آتاه الله مالا فلم یعد زکاته هر کسی را که خدا بهش مال بده و زکات مال را ادا نکند مثل له ماله شجاعا اقرأ همین مال او برایش تبدیل به اجدهای تاسی میشه که سرش تاسه از بس که زهرش و سمش چی هست خطرناکی که موهای خودش را ریخته مصل له شجاعا اقرع له زبیبتان دو تا خال داره بالا چشمش که شکلش را وحشتناکتر نشان میده یطوقه یوم القیامه که این مال می این مار می آید توقی میشه میپیچاند خودش را به گردنش یأخذ به از دو طرف این دو طرف دهانش را میگیرد و یعنی شدقه لحظمته یعنی شدقه دو, دو طرف لبش را میگیرد یقول انا مالک انا کنزک من مال تو هستم من خزانه تو هستم که در دنیا مخفی می کردی و بخل می کردی و به کسی نمی دادی این حدیث در بخاری هست رسول الله این را خواندند بعدا ثم تلا هذه همین آیه را خواندند پس این آیه با اون جریان چی دارد ارتباط دارد الله میفرماید سیتوقون ما بخلو به یوم القیامه ان قریب توق داده میشه آن مالی که به وسیله آن مال بخل میکردن حقیقتا اون مال تبدیل به توقی میشه در روز قیامت ولله میراث السماوات والارض اینجا خداوند ذکر فرموده حماقت بخیل را بخیل چقدر نادان است مال را خرج نمیکنه مگه این مال برای کی میماند برای اون ربی که خرج نمیکنه برای همون رب میماند چون خودش میمیرد و میره مال برای الله میماند ولله ميراث السماوات والارض فغت وفغت برأي الله ميراث آسمانها وزمين والله بما تعملون خبير الله بأعمال شما خبر دارد إن ترغيب بإخلاص اخلاص برأي اگر برای خدا وانت خداوند اطلاع دارد لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء در اینجا خدای عزوجل قبلا منافقین بخیل را الله تعالی مذمت فرمود اینجا یهودی های بخیل را یهود هم یهودی که در مدینه و اطراف مدینه بودند همونطور که قبلا خواندیم خیلی مال دوست هم بودند و مالدار هم بودند و مال زیاد داشتند و هم مال اصلا خرج نمی کردند و آیات الهی را مسخره می کردند آیه نازل شد شما خواندید که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنه کی هست که به خدا قرض الحسنه بده اینا خندیدن گفتن که پس خدا فقیر شده قرض میخواد نادار شده قرض میخواد او فقیر است و ما غنی ما سرمایه دار تمسخر به آیه بود الله عزوجل میفرماید که الله سخن اینها را شنید معناش این است که ثبت و ضبط شد لقد سمع الله قول الذين قالوا همانا شنید الله قول آنهایی که گفتند ان الله فقیر و نحن اغنیا همانا الله فقیر است و ما غنی هستیم ما پول داریم سنكتب ما قالوا سین به بمعنى تقریب نیست سین برای تأکید است یعنی حتما حتما ما منویسیم دستور میدیم بنویسن هیچ جمله از جمله های اونها نمیماند همه نوشته میشه سنکتب ما قالو حتما حتما ما منویسیم آنچه که گفتن و قتلهم الانبیاء بغیر حق قتل اونها را که انبیا را کشتن هم به ناحق کشتن هم می نویسیم الله عزوجل از یک خباست اونها خباست بزرگترشون را ذکر میکنه این کفرشون را هم می نویسیم اون کفری که انبیا را پدرانشون کشتن اون را هم می نویسیم حالا سوال این است که اینها که نکشتند اینها که انبیا را نکشتند پدرانشون کشتند چرا برای اینها نوشته میشه متوجه شدید چرا برای اینها نوشته میشه چون که اینها سنگ همون پدران را به سینه میزدند وقتی که سنگ اونها را به سینه میزنند از اونها تعریف میکنند اونها را تایید میکنند پس کارشون را هم تایید میکنند کفرشون را هم تایید میکنند قتل انبیایشون را هم تایید میکنند پس اینها هم در اون جرم شریکند الله میفرماید فرماید سنكتب ما قالوا حتما حتما ما مینویسیم آنچه که گفتند و قتلهم الانبیاء بغیر حق و کشتن اونها که انبیاء رب بنا ناحق کشتند هم خودشو میدانستن بناحق حق است و نقولو ذوقو عذاب الحریق در روز قیامت ما به اونها میگویم بچشید عذاب سوزناک را عذاب سوزنده را بچشید و بعد نه تنها این عذاب مادی میدیم عذاب معنوی به اونها گفته میشه ای یهودی بیچاره این نتیجه عمل کرد خودت هست ذالک بما قدمت ایدیکم این به سبب آنچه که هست که دستهای شما انجام داده یعنی عمل کردید و ان الله لیس بظلام للعبید الله نیست ذره ظلم کننده برای بندگانش الذین قالوا ان الله عهد الینا ببینید خداوند عزوجل سخن کدوم کفار را شنید اینهایی که گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا اما صفتشون تمام نشده خواسته و مطالبه دیگر یهود بود که ما در صورتی صدقه میدیم که صدقه که این پیغمبر میگیره مثل بعضی از انبیاء گذشته صدقه را آتشی از آسمان بیاد بسوزاند اون وقت ما میدونیم که پیغمبر خداست این چی بود؟ این مطالبه اونها بود این خواسته اونها بود الله عزوجل میفرماید اگر خواسته شما اینه که چنان پیغمبری باشد خب بعضی از پیغمبران گذشته بالاخره همین کارها را میکردن شون شما خاندی در میخوانید در قرآن کریم که بحثی بین حابیل و قابل رخ داد و صدقه حابیل قبول شد آتشی آمد از آسمان صدقهش را خورد چون با اخلاص بود و صدقه فتقبل من احدهما ولم يتقبل من آخر مال قابل قبول نشد قبول نشد اونم حسد کرد قال لأقتلنک او گفت انما یتقبل الله من المتقین اخی کسی تقوی اخلاص داشته باشه خدا مال اون قبول میکنه در گذشته بعضی اینجور بود در بعضی زمانه ها که علامت قبولیت صدقه آتشی بود که از بالا می آمد خب این در رابطه با حابیل و قابیل هم آمده درباره پیغمبر الیاس علیه السلام که الیا هم بهش میگن بنی اسرائیلی ها الیا در درباره الیاس هم آمده درباره سلیمان علیه السلام هم آمده درباره یحیی و زکریا هم آمده که صدقات اونها این طور بود خب اینا یهودی ها چی گفتند گفتند که صدقه رسول الله هم باید مثل اون پیغمبران گذشته باشه یعنی صدقه که ایشون تحویل میگیره بذاره آتش بیاد تا این دلیل مقبولیت باشه بعدا ما ایمان میاریم الله میفرماید شما ایمان نمیارید دروغ میگید همین هایی که شما میگید صدقاتشون اینطور بود چرا اونها را کشتید پدرانشون کشتن نه یحیی را زکریا را شهید کردند پس بهانه هست اینکه شما میگید صدقه چنین باشد و چنان باشد الله میفرماید الذين قالوا ان الله عهد الینا آنهایی که گفتن همانا الله عهد کرده به سوی ما یعنی با ما عهد کرده صراحتا گفته الا نؤمن لرسول حتى یأتینا بقربان تأكله النار اینکه ما ایمان نیاوریم به هیچ رسولی حتی که بیاورد برای ما قربانی چنان قربانی که تأكله النار آتش آتشی از آسمان بیاد بخوره قل قد جاءكم رسل من قبلی بالبینات به آنان بگو همانا آمد پیش شما رسولان قبل از من با بینات آمد با معجزات همین معجزه هم بود اما و بالذی قلتم فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین آنچه که میگویید چرا به اون عمل نکردید چرا اون انبیا را شهید کردید اگر راست میگوید چرا اونها را شهید کردید اینها دروغ میگویند اینها هدفشون مطالبه نیست هدفشون علامت و نشانی نیست معجزه نیست اینا تکذیب میکنن و اینجا تسلی برای رسول الله است اینا اگر تو را تکذیب میکنن در گذشته هم تکذیب کردند فان كذبوك فقد كُذِّبَ رسل من قَبْلِكَ اگر تو را تکذیب کردند نگران نباش فلا تحزن مقدر است فقد کذب رسل من قبلك همانا تکذیب شدند ای قبل از شما رسولی قبل از شما رسولی که اونها همه چیز داشتند، معجزه داشتند، دلیل داشتند، کتاب داشتن جاءوا بالبینات آنها آوردن معجزات آوردن و زبور زبور یعنی نوشته آوردن والکتاب المنیر کتاب روشن آوردند ولی اونها هم اینها چیکار کردند شهید کردند كل نفس ذائقه الموت الله عز وجل اینجا مضمون جهاد را اعاده می فرماید چونکه منافقین گفتن اگر اینها نمی رفتند لو اطاعونا ما قتلو اونجا خداوند جواب داد قل فدرعو عن انفسكم موت اینجا الله می فرماید که همه باید موت را ببینند همه موت را بچشند کسی که در راه خدا میره او تنها میرد کسی که میترسه و از خانه خارج نمیشه او هم میرد همه میرند کل نفس زائقت الموت هر نفسی چشنده موت است اما اما خداوند به عمل کرد شما نگاه میکند موت که به موعدش آید روز قیامت بر اساس عمل کرد شما جزا داده میشوید و انما توفون اجورکم یوم القیامه جزی نیست که به صورت کامل دریافت میکنید کنید پاداش هایتون را حالا اونجا جریان اینطور است فمن زحزح عن النار هر کسی دور نگه داشته شد از آتش و ادخل الجنه و داخل بهشت شد معلوم میشه اینها سیغه مجول است نگفته از آتش دور رفت یا دور کرد خودش را و داخل بهشت شد فرماید که زحزح ادخل سیغه مجهول یعنی همه به دست الله است و ادخل الجنت فقد فاز اون کسی که داخل بهش شد اون کامیاب شد اون رستگار شد اما الله عزوجل اینجا ذکر فرماید که مانع بهش چیه مانع کامیابی و موفقیت چیه و ما حیات الدنیا الا متاع الغرور این هم مانع انفاق است که انسان خرج کنه هم مانع جهاد است هم مانع موفقیت است نیست زندگی دنیا مگر کالای فریب لتبلون في اموالكم ولا ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا الله عز وجل بعد از که فرمود و عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور بعد از این میفرماید که دنیا محل امتحان است هر نوع امتحان میاد برای شما امتحان در مال مثلا گفته میشه انفاق کنید کسی که انفاق میکنه موفق کسی که نمیکنه مردوده امتحان در جان میگه در راه خدا برید هر کسی که آماده میشه میره در رای خدا اذیت میشه اسیر میشه کشته میشه زخمی میشه یا سالم میگردد ترس و وحشت او را میگیره این چی هست این کامیابه هر کسی که تکان نمیخوره اون ناکامه لتبلون فی اموالکم و انفسکم معنیش هست لتختبرن فی اموالکم بالانفاق فی سبیل الله وفي انفسکم بالقتل والاسر والجراحات وما يرد عليه من انواع المخاوف والمصائب و بعد اهل کتاب شما را همیشه تانه میزنند اینم امتحان الهی است کعب ابن اشرف و امثال اینها مؤمنین را همیشه مسخره میکردند حجف میکردند بد و بیرا میگفتند لذا الله میفرمه اینها را باید برداشت دنیا ببینید اون اهل کتاب اون زمان بودن بگیم امروز کعب ابن اشرف ها نیستند هستند امروز هم برای مسلمان مصیبت میاد مصیبت مالی میاد مصیبت جانی میاد از دشمنانش میش بد میشنود اعتراض میکنند مسخره میکنند استهزا میکنند برای اهل حق همیشه هست انسان نباید زود از مسیر عقب نشینی بکند از اینها بترسد اینا همه در, در واقع تربیتند الله تعالی می فرماید که شما به این صورت تربیت میشید شما استقامت کنید صبر کنید بعض هم این تصبر و تتقو الله می فرماید الله می فرماید لتبلون فی اموالکم و انفسکم حتما حتما شما امتحان می در اموال خودتون و در جانهای خودتون گاهی الله قربانی مالی میخواد گاهی جانی میخواد ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم البته حتما حتما شما میشنوید از کسانی که کتاب داده شدن قبل از شما هم از اهل کتاب که دشمن شما هستند و من الذین اشرکو همچنین از آنانی که شرک کردن هم از مشرکین انواع دشمن ما داریم همه اهل باطل دشمنان ما هستند در هر زبانی یک رنگ دارند یک عنوان دارند اهل کتابند یهودیان مسیحیان مشرکان منافقان و من الذین اشرکوا اذن کثیرا از اینها اذیت و آزار زیاد شما میبینید و میشنوید اما وظیفه شما مسلمانان چیه وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور اگر شما صبر کنید و تقوا را پیش بگیرید عرض کردم صبر تو خالی نه صبر همراه با خدا ترسی صبر همراه با نماز و تلاوت ذکر و یاد حق اگر صبر کنید و از خدا بترسید این صبر و تقوا فان ذلك این صبر و تقوا من عزم الامور از امور با همت است از امور چیه با همت دارای همت والا کسی که صبر میکند و از الله میترسد و اذ اخذ الله میثاق الذين اوتوا الكتاب اینجا الله تعالی سرزنش میفرماید اهل کتاب را همین یهودی ها را که مگر از شما خدا پیمان نگرفته بود که من به شما کتاب میدم ولی کتمان حق نکنید مخفی کاری نکنید واقعیت را بگید چرا شما کتاب را پشت سر انداختید چرا برای پول اندک و متاع اندک دنیا راضی شدید الله تعالی می فرماید این معامله که شما کردید یعنی حق را کتمان کردید و زرق و برق دنیا را خریدید خیلی معامله بدی کردید عذاب خدا را بر این معامله شما میبینید و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الكتاب زمانی که الله گرفت پیمانی کسانی که کتاب داده شدند چه پیمانی گرفت لتبیننه للناس حتما حتما این کتاب را و موارد کتاب را بیان کنید برای مردم ولا تکتمونه کتمان نکنید یک من جمله و موارد کیم بود که رسول خاتم آخرین پیامبر خدا وقتی که آمد علامش را دیدید به مردم مردانه اعلام کنید مردم این همون پیامبری است که در تورات وصفش آمده کتمان نکنید اما حالا اهل کتاب چیکار کردند به این عهد پایمد ماندند الله میفرمان نه فنبذوه وراء ظهورهم نقض عهد انداختند این عهد را پشت سرشان واشتروا به ثمنا قلیلا این سبب نبز چرا انداختند حب دنیا حب مال واشتروا به ثمنا قلیلا در مقابل این عهد در مقابل این پیمانی که با الله بسته بودند این را انداختن پول اندک گرفتند یعنی منافع دنیایشون را مد نظر داشتند فبئس ما یشترون بسیار بد هست آن چیزی که اینها خریداری کردند و ببینید یه چیزی که الله از این یهود ذکر فرماید بدتر از این اینه که حق را کتمان کنند کتاب خدا را تحریف کنند و بعد خوشحالند که ما این کار را کردیم و بعد چه انتظار بیجایی دارند این انتظار را دارند که مردم از اونها تعریف بکنند کاری که نکردند و یحبون ان یحمدو بما لم یفعلوا حالا ببینید این که انسان دوست داشته باشه مردم از او تعریف بکنن نفس این کار خوب نیست گرچه همه ما این را داریم در فطرت انسانه هر کسی که مردم ازش تعریف میکنن اون خوش میشه که منو تعریف میکنند ولی اون چیزی که در رابطه با یهود هست اون اینه که مردم دوست دارن که مردم به چیزی از, از اونها تعریف بکنن که اون چیز را یک درصد هم ندارند مثلا مردم از دیانت اونها بگند از خدا ترسی اونها بگند در حالی که یک درصد هم دیانت وجود ندارد اگر وجود داشت مطالب کتاب خدا را پنهان نمی کردند لذا الله تعالی می فرماید که لا تحسبن الذين يفرحون گمان نکن آنهایی را که خوشحال هستند به ما و اون چیزی را که انجام میدهند مثلا چی انجام میدادند همین کتمان که خواندید حق را مخفی میکردند حق را مخفی میکردند و خوشحال بودند الله میفرماید که شما گمان نکنید اینهایی که خوشحالند که آن کاری که انجام دادند و یحبون ان یحمدو و بعد دوست دارن که مورد حمد مردم قرار بگیرن مورد ستایش مردم قرار بگیرن به ما لم یفعلو به چیزی مورد حمد قرار بگیرن که انجام ندادند به چیزی مورد حمد قرار بگیرن که انجام ندادن ببینید من تفسیر این آیه را اول از قول ابن عباس که ابو سعود تفسیر ابو سعود نوشته خدمت شما ذکر کنم بعدا آیه را خوب میفهمید قال ابن عباس ابن عباس میفرماید هم الیهود منظور از الذین یفرحون چی هست کی هست یهود حرف التورات چیکار کردن حرف التورات تورات را تحریف کردند و فرحوا بذلک بعد از که تعریف کردن خوشحال بودن و این کار را کردیم یعنی عذاب و وجدان نداشتن و و بذلك و بعد احبو ان یوسفوا بالدیانت والفضل دوست داشتن که مردم از دیانت اونها تعریف بکنند و اونها را دیندار بگویند و اونها را مردم ذوالفضل بگویند دارای فضل و فضیلت این دیانته این فضله یا این خیانته لذا الله تعالی میفرماید اینها که این کار را میکنند خیانت میکنند و بعدا دوست دارن مردم ازشون تعریف به دیانت و فضل بکنند اینا فکر نکنند که از عذاب خدا نجات مییابند خدا اینها را سخت مؤاخذه میکند الله میفرماید لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا گمان نکنید شما آنهایی را که یفرحون بما اتو خوشحال هستند آنچه که انجام دادند یعنی پنهانکاری خودشون را خوشحالند و یحبون ان یحمدو و دوست دارن ان یحمدو اینکه مورد حمد واقع بشوند اینکه مورد ستایش واقع بشوند بما لم یفعلو به آنکاری که انجام ندادند فلا تحسبنهم بمفازت من العذاب شما هرگز هرگز اونها را گمان نکن که اینها نجات میابند از عذاب الله نه نجات نمییابند ولهم عذاب علیم برای اینها عذاب دردناک است اینها از عذاب نجات نمییابند عذاب دردناک برای این افراد هست ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدیر اینجا دلیل عقلی هست الله میتواند عذاب بده چون که فقط و فقط برای الله است پادشاهی آسمان ها و زمین و الله جل بر هر چیزی قادر و توانا هست در آیات گذشته ضمن پاسخ شبهات در تمام سوره سوره آل عمران ضمن اینکه به شبهات پاسخ داده شد و اشکالاتی که مسیحیان بیشتر مطرح می کردند اما در بخش پایانی ذکر خباست های یهود بود و اشکالاتی که یهود داشتند الله عزوجل بیان فرمود در پایان سوره میرسیم به موضوع اصلی دعوت توحید هست موضوع توحید هست و همچنین دلایل عقلی که بر اثبات توحید وجود دارد الله فرماید ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب که این آیه را و شبیه این آیه را در سوره مبارکه بقره هم خواندیم الله فرماید همانا در پیدایش آسمان ها و زمین و اختلاف شب و روز یه نشانی نشانات متعددی هست اما مستفیدین من هذه الآیات استفاده کنندگان از این نشانات چه کسانی خواهند بود لئول الالباب این آیات و نشانات هستن برای عاقلان عقلمندان کسانی که عقول سلیمه دارند نشانی عاقل چیه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الله عز وجل دو چیز را نشانی یک مرد عاقل بیان فرموده یکی ذکر و دوم فکر اول الله را یاد می کنند و دوم فکر و اندیشه دارند در آیات الهی می اندیشند عقل را بکار می میبرند الذين يذكرون الله قیاما و قعودا کسانی که یاد میکنند الله عزوجل را در همه حال ایستاده نشسته و علا جنوبهم به بغل و به پهلو افتاده منظور اینه که در هر حالتی باشد ذکر عبادتی هست که شرایطی ندارد همین قیاما و قعودا و علا جنوبهم داره به ما میگه که برای ذکر یک حالت خاصی که رو به قبله باشید دو زانو نشسته باشید یا فلان حالت نشسته باشید یا ایستاده باشید حالت قیام باشد دست باز باشد دست بسته باشد تهارت باشد نباشد اینا نیست به هر حال ذکر الله جل درست است جایز هست فقط ذکر باید ذکر کثیر باشد اذکر الله ذکرند کثیرا لذا الله را یاد میکنند با دل و زبان زبان هم تنها باشد دل باشد هر کدوم هر صورت جایزه ایستاده نشسته و به پهلو غلطیده افتاده و تفکرون وصف دوم اولو الالباب تفکر هست تدبر هست و یتفکرون فی خلق السماوات والارض فکر میکنن می اندیشن در پیدایش آسمان ها و زمین هر چی که ما در رابطه با مخلوقات الهی بیشتر فکر بکنیم تحقیق بکنیم بررسی بکنیم مطالعه بکنیم پژوهش داشته باشیم به خدا نزدیکتر میشیم بیشتر به خدا میرسیم کسانی که اصلا در موضوع و مسیر دین نیستند اما کارشون تحقیق و بررسی هست و پژوهشگرند عالم هستند عالم عالم تکوین هستند وقتی که تعصب ندارند هرچی که بیشتر علمشون پیشرفت میکنه به وجود خدا به عظمت خدا بیشتر پی میبرند فکر کردن در رابطه با ذات خداوند ممنوع است اما درباره مخلوقات خدا هر که انسان بیشتر فکر بکند از این آیه معلوم میشه که حسن هست خوب هست هر چی بریم حتی تحقیقاتی که دانشمندان قدیم زمین جدید در رابطه با آسمان زمین و همچنین درباره خواص اینها و چه مسائلی در این زمین و آسمان وجود دارد اینها همه ما را بیشتر به حقایق میرساند و یتفکرون فی خلق السماوات والارض در گذشته یه چیزی خدمت شما عرض بکنم که اسلام سبب شد که علم پیشرفت بکند در گذشته مردم چون هر مخلوق بزرگ را مقدس میدانستند قبل از اسلام هر موجود بزرگ را مخلوقی که فوقلاده بود خارقلاده بود نافع بود مثل مثلا خورشید ستاره ها ما و دریاها آسمان زمین اینها را مردم مقدس دانستند زیاد به اینها فکر نمی کردند و از نظر علمی تو بحرشون نمی رفتند به خاطر اینکه شما میدونید چیزی که تقدس داشته باشد چیزی که مقدس باشد انسان درباره خود اون تحقیق نمی کند مثال یکی از علما ذکر کردند که یک گروه از دانشجویان هستند دانشجویان علوم پزشکی که اینها یه سری کارهای و مسائل تئوری دارن یه سری عملی دارند مثلا مسائل عملیشون کالبوت شکافی هست درون انسان می روند اعضای مختلف انسان را بررسی می کنند قلب را کلیه را دستگاه گوارش را اعضای مختلف بدن را بالاخره عضو عضو را و جز جز بدن را در میارند و تحقیق میکنند حالا شما فکر بکنید اگر از میان همین دانشجویان کسی پدرش فوت بکند و به او بگویند که کالبد پدرت را باید بشکافیم قلبش را دراریم کلیهش را در بیاریم ببینید اون هیچ وقت راضی نمیشه چون اون تقدسی که پدر برایش داره اون جایگاهی که پدر در قلبش داره هیچ وقت وجدانش بهش اجازه نمیده چنین کاری بکنه میگه پدر من نه بقیه را میخواد که در رابطه با اونها تحقیق بشه اما میگه پدر من نه پس همینطور شما فکر بکنی کسی که نسبت به خورشید اعتقاد داشته باشه کسی که نسبت به ما عقیده داشته باشه به عنوان یک بالاخره یه مقدس برای او کرنش میکنه سجده میکنه از او دعا میخواهد به ستاره ها همچنین به بخیه مخلوقات بزرگ کمتر میپردازد به تحقیق درباره او به عمقش بره بررسی بکنه اما وقتی که قرآن نازل شد قرآن همه اینها را مخلوق فرمود و در مقابل اینها انسان را به انسان قرآن کرامت بخشید گفت انسان بزرگتر همه این از همه این هاست لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر به بنی آدم ما کرامت دادیم بقیه هر چی که مخلوق هستن دریا هست زمین هست فضا هست خورشید ما هست اینا همه مال هست اینا همه در خدمت انسان فرمود وسخر لكم ما في الارض جميعا وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار همه اینها خادم شما همه تابع شما همه در خدمت شما پس قرآن چیکار کرد همه اینها را مخلوق قرار داد و در خدمت انسان قرار داد یعنی اون تقدسی که باید در دل باشه نسبت به اونها اون را از بین برد بعد از اون انسان ها آمدن در رابطه با اینها تحقیق کردن که حقیقت اینها چیه درباره نظام شمسی منظومه شمسی درباره سیارات مختلف ستاره های مختلف کهکشان های مختلف حالا که انسان از نظر علمی اینقدر پیشرفت کرده این برمیگردد به قرآن مجید به برکت قرآن به برکت اسلام لذا اینجا هم همین دعوت است الله تعالی میفرماید که بیاندیشید تفکر کنید هرچی بیشتر در این خلائق ازام انسان تفکر بکند این باعث چی میشه اجر بیشتر میشه برایش گناهی نیست برایش اشکالی ندارد و یتفکرون فی خلق السماوات والارض فکر میکنند تدبر میکنند در پیدایش آسمان ها و زمین و بعد از اینکه فکر میکنند به این نتیجه میرسند این نتیجه تفکر است ربنا ما خلقت هذا باطلا بار نیافرید نیا این را بدون حکمت باطل یعنی بدون حکمت بدون فایده یعنی انسان وقتی میبیند که خورشید واقعا چه منافعی دارد چه فوایدی دارد برای زمین اهل زمین و تمام مخلوقاتی که در زمین هستند برای خود زمین برای اشجار زمین برای حیوانات زمین برای انسانهای زمین برای بقیه انسان به این نتیجه میرسه که واقعا ما خلقت هذا باطلا ستاره ها چه فوایدی دارند ماه چه فایده ای داره دریا چه فایده ای داره خشکی چه فایده ای داره ما نیاز داریم واقعا دریا هم نیاز ماست خشکی هم نیاز ماست کوه هم نیاز ماست کویر هم نیاز ماست درخت هم نیاز ماست سنگ هم نیاز ماست همه این هم نیازات ما ببینید خدای تعالی صلاحیت به ما داده از تک تک اینها استفاده میکنیم از کوها چه معدنیاتی بسیاری از انسان ها هستند و کشورها هستند که سرمایه از زمین کوها و زمین معدنیات بسیاری از بلاد هستند که سرمایه از درخت و زراعت کارشون اقتصادشون بر کشاورزی بسیاری هستن که تمام اقتصادشون به دریا برمیگرده یعنی هر یکی را الله عزوجل برای منافع انسان به این منافع وقتی که انسان فکر میکنه به این فواید انسان فکر میکنه بدون اختیار میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا بر اله اینها را باطل یعنی بیفایده بی حکمت نیا فرید سبحانک پاکی تو اونطوری که بقیه میگویند نسبت به تو شریک را جایز میدانن تو پاک هستی هیچ کسی هیچ هستی مثل تو نیست فقنا عذاب النار پس بار اله ما را از عذاب آتش وقتی که همه چیز به دست الله است از عذاب آتش ما را نجات بده چرا؟ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته بار الها هر کسی را که داخل نار بگردانی ہمانا اورا رسوا کردی دی اورا ضائع و رسوا کر دی وما للظالمین من انصار سوال اینجاست که اگر کسی اونجا بره مگر هیچ کمکی شفاعتی سفارشی پارتی وجود نداره میفرماین نه وما للظالمین من انصار برای ظالمین هیچ نوع یاورانی وجود نداره ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة بار إله بما بد ربنا اغفر لنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناجات السفوم هست اظهار إيمان هست وتوسل بإيمان هست ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان بار اله ما شنیدیم مستقيم يا يا بواسطه شنيد منادي را كي ندا ميكند به ايمان آوردن تشريح ندایش شيه ان امنوا بربكم ايمان بیاورید بربتون ربتون به توحید اون پروردگارتون بله ربنا فاغفر لنا فآمن نما ایمان آوردیم این وسیله ایمان هست ایمان آوردیم فقط تو را به عنوان خالق مالک رب قبول داریم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا پس بار اله ببخش برای ما گناهان ما را و کفر عنا سیئاتنا و سیئات را جزاء سیئات را از ما دور بگردان و توفنا مع الابرار و ما را بمیران موت بده همراه با صالحان نیکان منظور خاتمه ما را هم با ایمان بگردان و بعد از اینکه برای ما موت آوردی و به جهان آخرت بردی به قیامت بردی اونجا اونچه که با رسولان وعده فرمودی یعنی مغفرت و کفاره سیئات و بهشت و رضای مولا همه را نصیب بگردان ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك بار الها بما بده آنچه که وعده کردی بر رسولت ولا تخزنا يوم القيامة و را از روز قیامت در روز قیامت زایه و رسوا مگردان انك لا تخلف الميعاد چون که تو خلف وعده نمی فرمایی الله می فرماید وقتی که این گونه مناجات میکنن یعنی بعد از ذکر بعد از فکر خود به خود به این نتیجه میرسند به این مناجات ذکر و فکرشون تمام میشه فاستجاب لهم ربهم این بیان مقبولیت دعا هست الله تعالی رب, رب آنها دعایشان را اجابت کرد یعنی اجابت می کند یقینی هست چون به سیغه ماضی آمده قطعا الله تعالی اجابت می فرماید قبلا من هم خدمت شما عرض کردم ذکر کردم بهترین دعاهایی که شما میخواید همیشه اون دعاها را داشته باشید و در رابطه با قبولیت اون دعاها هیچ شک نکنیم فقط اینه که شرایط دعا را فراهم بکنیم غذا حرام نباشد لباس حرام نباشد مسیر مسیر حرام و گناه نباشد و با صدق دل انسان دعا بکند بهترین دعاها اون دعاهایی هست که خود پروردگار اونها را به ما آموزش داده و بالخصوص بعد از اینکه الله تعالی اون دعاها را ذکر میفرماید در پایان میفرماید که اجابت میکنم معنیش اینه که هر بنده ای که گونه دعا بفرماید دعا بکند لذا هیچ دعایی از دعای قرآنی هیچ مناجاتی از مناجات الهی که الله تعلیم میده و آموزش میده بالاتر نیست گاهی شنیده میشه بعضی ها در رابطه با بعضی ادعیه ادعیه خب اکثرشون هم از حدیث ثابت هستند اونها هم دعاهایی هستند که اجابت میشوند اما بسیاری از ادعیه هستند که مثلا حتی در حدیث هم نیستند تجربه بزرگان هست مثلا یه بزرگی منقول هست افرادی اون دعاها را کردند اونها هم خوبه ولی کجا دعاهای قرآنی و کجا اون دعاها اینقدر نسبت به اونها تاکید میشه اینقدر مقدمه گفته میشه و اینقدر اصرار میشه و طوری فضائل گفته میشه که انسان فکر میکنه تا این دعا را بر زبان برانی دیگه تمام اجابته در حالی که اجابت مال اون دعاهایی هست که خود الله عزوجل اون دعاها را آموزش داده در پایان سوره بقره هم ما بخشی از این دعاها را خواندیم پایان سوره آل عمران هم بخشی اینو میخوانیم اونجا هم خدمت شما عرض کردم که اون دعاها را که الله عزوجل آموزش داده لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطعنا در حدیث صحیح آمده که هر یکی از اون دعاها را که میخوانید الله تعالی میفرماید که نعم در بعضی روایت هست که نعم یعنی بنده وقتی که میگوید خدا میفرماید که بله قبول کردم یا هست که قد عجبتو اجابت کردم اونجا در حدیث آمده اینجا در خود آیه آمده اینجا در خود آیه آمده فاستجاب لهم ربهم یعنی اجابت میکند رب برای اونها دعاهشون اونهایی که اینگونه مناجات میکنن بعد از ذکر و فکر به این نتیجه میرسند و اینطور دعا میکنند لذا انی لا اضیع این علت قبولیت دعا هست الله میفرماید که به علت این به سبب این انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى من ضایع نمی کنم عمل هیچ عمل کننده ای را از شما یه چیزی که از اینجا ما برداشت کنیم و استنباط کنیم اینه که بهترین دعا اونه که بعد از یه عمل خیری که انسان انجام میده مثلا اینجا دو عمل شما خواندید یکی ذکر و یکی فکر انسان ذکر بکند الله عز وجل را و بعد از اون فکر میکند و از ذکر و فکر به این نتیجه میرسه که انسان مناجات میکند دعا میکند الله تعالی بعد از این عمل دعا را ضایع نمیفرماید دعا را قبول می و هر عمل خیری باشد حالا در بعضی از جاها به صورت خاص ذکر دعا آمده بعضی اعمال را که انسان انجام میدهد مثلا یکی از مواقع دعا الان دعای دست جمعی نه مطلق دعا این هست که دوباره سلوات مفروضه هست دو پشت سر نمازهایی که نماز فرضی که شما میخوانید مثلا موقع اجابت دعا هست نماز جنازه محل دعا هست استسقا بالاخره محل دعا هست بعد از بسیاری از اعمال هستند که بعد از اونها دعا در حدیث آمده صحیح اما غیر از این انسان بلا تعین حتما دعا را لازم بداند نه بلا تعین معلوم میشه که انسان وقتی که عملی میکند بعد از اون دعا بکند چون که هر عملی که انجام میدیم با نیت احتساب با نیت اینکه الله به ما ثواب بده رب از ما راضی بشه و وقتی که رب راضی بشه انسان در اون موقع دعا بکنه دعایش بهتر و بیشتر الله قبول میشه لذا الله میفرماید که من دعای اینها را اجابت کردم به چه دلیل به این دلیل که انی لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى فرقی نمیکنه بین زن و مرد من نمی کنم عمل هیچ عمل کننده شما چه مرد باشه چه زن مساوات هست در قانون الهی تفاوتی ندارد چرا بعضكم من بعض این علت مساوات بعضی شما از بعضی هستید مرد از زن آفریده شده زن از مرد آفریده شده یعنی هیچ تفاوتی با همدیگه ندارند هیچ فوقیت و برتری و فضیلتی هم بر همدیگه ندارند پیش خدا پیش خدا برتری مال کسی است که تقواش بهتر باشه نه اینکه مرد باشه یا زن باشه چون مرده چون زنه نه پیش خدا از نظر اجر از نظر آخرت از نظر پاداش بالاخره فرقی ندارد فالذین هاجروا بعد از این بحث توحید و مناجات مجدد مضمون جهاد و موضوع جهاد که در این سوره شما خواندید بیان میشه فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم پس آنهایی که هجرت کردند و بیرون کرده شدند از دیارشان از خانه و کاشانشان و اوذو فی سبیلی و در راه من ایزا برداشت کردند اذیت و آزار شدند و قاتلو و جنگیدند و قتلو و کشته شدند اینها را الله می فرماید لأکفرن عنهم سیئاتهم کفار می گردانم دور می گردانم جزاء سیئاتشان را ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار وحتما حتما داخل میگردانم گردانم اونها را در جناتی که جاری هست از زیر درخت هایش و کاخایش نرها ثواب من عند الله این پاداشی است از جانب الله و الله تعالی ذاتی هست که پیش او بهترین پاداش و بهترین ثواب هست لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد حالا بحث اینجاست که پس چرا کفار وزشون خوبه اگر الله تعالی مؤمنین را اجرشون را ضایع نمیگرداند به مؤمنین همه چیز عنایت میفرماید فرمودن لا و عمل عامل منکم ما در عوض میبینیم که اوضاع کفار خوبه همین کفاری که به ما دستور داده شده و اونها جهاد بکنیم همین کفار که کل گلایه و شکوه از اونهاست الله میفرماید که اگر اونها در شهرها و بلاد تصرفاتی دارند تجارتها به دست اونهاست حکومت ها به دست اونهاست کسب و کارها مال اونهاست اینها شما را فریب ندهد اینها باعث نشه که شما بالاخره مسیر حق را تحقیر بکنید کم بدانید این بهرهگیری چند روزی در دنیاست است این آیه را ما قبلا نظیرش را خواندیم لا یغرنک تقلب الذین کفر فی البلاد گرچه تقلب ارز کردن تقلب مار را میگن در ریگهای داغ غلطیدن و این طرف و اون طرف رفتن ولی اینجا معنیش چون که به اون تشبیه داده شده منظور اینه که از این شهر به اون شهر سفر کردن برای تجارت برای معاش اینها برای کفار بالخصوص عزت نیست این چیز حقیری است که خدا بهش داده والمراد بتقلب الذين كفروا في البلاد تفسیر کبیر میگه تصرفهم في التجارات والمكاسب در تجارت ها و کسب و کارها همه چیز به دست اونهاست اینا شما را فریب ندهد متاع قلیل بهرهگیری اندکی هست چند روز اینها استفاده می کنند اما آخرشون بده خطرناکه ثم مأواهم جهنم سپس جایگاهشون جهنم است و بئس المهاد استراحتگاه بدی هست مهاد قبلا خواندیم محل راحت محل استراحت اما در مقابل اینها اهل ایمان اهل تقوا کسانی که پرهیز میکنن پرهیزگارن از چی پرهیز میکنن از چی اجتناب میکنن از شرک از کفر از نفاق از نافرمانی خدا اونها جایگاهشون لكن الذين اتقوا ربهم بشارت است لكن کسانی که می ترسند از ربشان لهم جنات تجری من تحتها الانهار برایشون جناتی هست که جاری از زیر قصور آن نهرها درختهای آن نهرها خالدین فیها همیشه در اون جنات هست نزلا من عند الله این مهمانی هست ضیافتی هست از جانب الله و ما عند الله خیر للابرار آنچه که پیش خداست بهتر برای انسانهای نیک برای نیکان از حضوز دنیا از بحرهای دنیا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم در طول سوره بحث أهل کتاب بود ذکر خباست های اونها ضد و اناد اونها و در بسیاری از موارد بیادبی های اونها اما همونطور که عرض کردم رب شکور همیشه اون بندگان سپاسگزار را بندگان منیب را استثناء می فرماید الله در پایین می فرماید و این من اهل الكتاب خب منظور از این اهل کتاب قبلا هم ذکر کردیم علماء یهود علماء نصارا احبار و رهبان و کسانی که در سوره انعام هم ذکرشون آمده و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع اون احبار الرحمن یا علمایی که در خود مدینه بودند ابن سلام و همراهانش تلامزش اینها هستند و این من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله همانا بعضی از اهل کتاب البته اونهایی هستند که ایمان به الله دارند یعنی به و ما انزل الیکم به قرآن به نبوت شما به اونچه که نازل شده بر شما و ما انزل الیهم آنچه که نازل شده به اونها به اینها ایمان دارن اما کیفیت ایمان اینها مثل بقیه متکبر نیستند الله تعالی مرض دیگران را چی بیان فرمود تکبر اناد خاشعین لله این اولین وصفشون است بعد از ایمان برای الله یعنی در مقابل الله فروتنی میکنند خشوع و خضوع دارند یعنی حب ببخشید تکبر ندارند تکبر ندارند دوم حب مال ندارند مثل اونها دنبال پول باشند این چیزا انسان را بیچاره میکنه لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا نمیگیرند در مقابل آیات الهی سمنن قلیلا در سوره بقره خواندیم که سه تا مریضی مال یهود بود علماء یهود یکی حب مال حب جاه و تکبر به همین خاطر گفته شد اقیم الصلاه و آت الزکات و ارکعو مع الراکین علاج و درمان هر ستا اینجا هم اینکه ایمان می به الله و ما انزل الیکم این معلوم میشه که حب پست و مقام ندارند به عنوان مراد نمیخوام بیام به عنوان مرید به عنوان تابع این پس حب جاه ندارند و خاشعین لله تکبر ندارن لا اشترون به آیات الله حب مال ندارن اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان الله سریع الحساب الله عز وجل زود حساب گیرنده هست و در پایان الله وجل ذکر میفرماید آیه مختصری که خلاصه اجمالی تمام سوره هست یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون عرض به خدمت شما که اگر به ذهن شریف باشد عرض کردم در این سوره عمدتا چهار موضوع بیان میشه توحید رسالت که شبهاتی هم درباره توحید و رسالت پاسخ داده شده. جهاد انفاق حالا آمن صبر یعنی در مقابل سختی ها و مشقت ها تحمل کردن صبر یعنی چی؟ یعنی تحمل کردن درباره سختی ها و مشقت ها سختی و مشقتی که در راه توحید است در راه رسالت است به خاطر توحید و به خاطر رسالت اسبرو اینها هستند صابرو یعنی صبر و استقامت در مقابل دشمن صابرو به معنی چی هست صبر و اولی اسبرو فرقش اینه که اون در مقابل مشقت ها هست و این در مقابل دشمن هست پس و صابرو و رابطو رباط میگویند آمادگی برای مبارزه با دشمن اصل رباط مرزداری را میگن مرزبانی را میگویند مرابط مرزبان را میگن این اشاره به چیه به جهاد است صابرو و رابطو یعنی برای حفاظت از اسلام حدود و مرزهای اسلامی آمادگی مبارزه با دشمن داشتن واتقوا الله این چارمی هست از الله یعنی اخلاص داشت از الله بترسید پروا داشته باشید و از او بترسید لعلكم تفلحون این نتیجه هر چار عمل است قطعا شما رستگار میشید کامیاب بشید اگر در مقابل سختی ها و مشقت ها صبر کنید در مقابل دشمن استقامت کنید و ارز کنم که با دشمن مبارزه بکنید و خدا را در نظر داشته باشید در همه موارد خدا ترس باشید قطعا شما رستگار میشید